Die Woche geht der Parshas Wairu. Der Schier ist ungeteilt auf etliche Chalukken. Ein Heilig ist der Parshas von Walder. Jetzt hat sich nun um der Parshas von Walder. Hand ist dedicated zu der Größe, Helile, Helile, Rabe, für Chaim Walder. So, aber das halt einmal ein Jid. Ich bin ein größer Businessman. Ich suche, dass jeder größer Businessman leikt daran eine Schifflut. Agon, ah, ich muss gut darfst um. du suchen. Du, was machst du sehr, das sag mir im Leben. Also, gemacht in Panus, er bete ich den Eibisch. Aber Leben, das nehm ich mir allein. Allein ist geniemmend das Leben. Er ist als Samen, ich will gewähnen, als er lasst mich so. Die erste Frau, die er rausgekommen, kein Game, hat ihr gefragt, sie ist immer kind noch der Welt, sie ist immer kind schon in der West. Sie einfach, wo darfst du wissen? Sie ist uns ein Puschen. Leute können da reingehen, denn Also ehrlich, wissen, sie das ist dann nicht Sie das is dann das Ziel. Sie fragt sie einfach, wo darfst du wissen? Sie ist will nicht so spät, dass die noch keine Schuhe in Kort. Also ich habe doch geäffnet. Das heißt, ich nicht sagen, dass ich dem hier noch habe, mit dem ich sage. Ja, in Le Masse, dies ist aus einer Misser Haskell für alle Mechanchen. Er will nur ein Herrsch werken, mit dem ich Also es hat mir ein Rehme tun, wenn sie direkt mit seiner eigenen Masse, wie ich lege, in Besruche, hat er mir als sie nicht gewähnt, muss sie kein jüdische nur für mit ihnen sich In dieser Zeit, gewollt, er hebben het gewollt. En nu hebben we het gewollt. Had hij er getroffen een company in de Schweiz. Dat ging het niet als Jiddischkeit, dat ging het als internationaal. Zij had spraak. Je zei ze, en deem is aan deze gemaakt. De typewriter, meer het zoekkoef van groeis geld. En zo, deze had mooie dikke zacht. De Jieder gehad zwaar miene mensch naar er hem zich. Hij gaat als alle gezeriel glikkelig in de Rebetsenlug. is geweend van de Sitraagere, maar Eiver, Anuar, Joshua, we zeigen, maar Joilom, Terech. Dus nog weer naar Heiligen, Terech. En nog een Mutter gehad andere Menschen. Das heißt, ich bin so klug in der Schitte, so ein gewolltener Herr, das auch in der Medina. Ich bin Al Capone und Bejodem haben sie nicht gewollt. Hand, wir überbedreiten den ganzen Tisch. Hand nehmen wir ins Aran. Sie lehnen mit den Kindern, als alle gemiesen Sachen, als du weg allein. Ich will ja mal rauskommen mit der Pure Sachen, als du weg allein. Der Rabun haben wir gebeten, uns alles aufhören, weil du bist doch begriffen, zerrasen, In der Hose, hier, das ist auch begriffen, zerrasen, kriegen. Kinder zu leiden. Und er suchen. Aber dem ganzen Schweiß. Tanzen ganzen suchen sie, als nicht du aber Schäfer. In der Sache, dass sie gesehen, dass du nicht gleiben. Brie Säulen nicht. Mame da nicht für gleiben nicht. Es ist dann, gibt die Schraber, sie haben gemacht, der Buch. Und sie sehen, wir sind so sagen. Sie wollen nur gewähnen in London. Sie gewähnen bei der sechs Tage, die kommen in Chumme. bin nach Arroz gelaufen, die zu Ruhe auf London. das da weg, und wir sind die nicht. Und sie haben gesagt, wir sehen in London noch. Ob sie dran ist immer das alles. Sie der ja, okay, dann hat man das Kind wegfuhren, der Ruhigkeit von der Tat ist auch weg. Wir sind gefahren in London, ist am Guide of London, da vergangen British Museum, das älteste Museum, was in der Bechubeer weiß man, wo schraubt, als er getroffen dort ein Mensch, ein Goh, was er gekennt jeden Teusser sich aus, wo schraubt, er in der Librarian, er gekennt Books, die jüdische, in der Bechubeer ist er gegangen sein, er hat er gewollt, setzte sie zusammen, weil die Ingrisch bedeutet, legen sich als nur die größte Reihen er Numbers sei seine gewähnt. Andere gewähnt ist nur vier gewähnt. Der erste Mal in der Klausma gerufen gewähnt in erstes Ruhel, hat er getroffen auf Adi Yosef, der Gräunele Brüche. Und er hat gerett mit ihm, er gekennt alle Gräune von den ingerischen Gedäulen besser wie der Klausma gerufen hat sie gekennt. Und der zu retten von den mitzrischen Guren. Er getroffen am mitzrischen Guren. Der Klausma gerufen er hat gesungen, er gekennt Kolla Teure Kilo. Er hat auf Adi. Er noch gewähnt duschen, geduschen Amerika zijn Incentive centen geweest zich te voeren of eerst een schroel zo daar bezetzen. Maar je is dat de grens die met z'n richting gaan. Als ze ons hebben nog niet gezegd. Dus ik die jas. Doe, doe twee recording van de Rebels England. van Engeland. recording is als ze Redwing Geheimwalder. En de zweite recording is, we er zijn ook gelijk eens nog zander met de hemschig in, in Snordhoeven äh, spacing. En de recording sucht, als mensen Menschen umtahen, als wie kommt sich eine Frau, eine Rebetzin von London, zu mischen, wo sie geht vor in Benaibarak, in also weiter, wo ich ihn gewollt suchen, du sie dich in der Sache. Sie machen es mir Hi everybody. So a few weeks ago a newspaper article came out in the Jewish newspapers that a few women had come forward and accused Chaim Walter of sexual misconduct, of abuse. And it rocked the Jewish world because Chaim Walter is a very loved, trusted children's author of loads of books. He sold something like 50 million copies of all his books. He's also a radio host. He's also written newspaper articles and he also counsels and therapizes children and young adults and we're like how could it be no it's probably not true we didn't know and then once these victims were brave enough to come forward more victims came forward and more victims came forward and it stopped being a story that was so unbelievable and it started being a story that halakhically we can call it raglayim ladavar that means now that so many people over 20 people came forward saying the same story that happened over a period of a long time um, we could no longer question the validity of their claim and we start wondering what should we do next and many people I know have a stack of books like I do of kids speak in their house. And the question now becomes what should we do with his books? He committed suicide on Monday rather than face his victims and face a court. Um, and we don't know what his din is in Shemayim and that's not our problem. But down here on earth, how do we respond and react to this event to these all these events culminating in this very tragic end on Monday because it doesn't really end. Abuse victims um, feel they're abusive and feel the vulnerability and feel the insecurity their whole life. It becomes the story of their life. And we all have him in our home. So there's been many opinions about what to do with his books and this is my opinion. I want to say three things. The first thing I want to say is that Heimwalder did not write books about maths or about science. He wrote books about morality. So he set himself up as the moral compass for our children. And then it turns out that he wasn't able to keep his own moral compass. And the reason why we all love his book so much is because it speaks to our hearts and our minds and our souls and we want to instill values in our children and we know the best best way to do this is through stories. But you don't know which story in which book contains the story of one of his victims, one of his victims who went to him at their most vulnerable moment in their life and said, "This is my story. This is what happened to me." And instead of just writing the story in one of these books, he groomed them and then he abused them over a period of many, many years. So in these books are actually stories of victims, victims who are too embarrassed and humiliated by what happens to them to even come forward and tell you you know that in kids speak 10 or kids speak 8 I'm the Yael I'm the Rifka, I'm the Leah that he's speaking about he then went on to abuse me so they're not going to come forward but we know for sure that they're in these books so the first thing I have to say is that Heimwald's books are not like any kind of book they're books about morality and if we know him to be the sexual predator that he is, we now can no longer set him up as a moral compass. And the second thing I want to say is for those parents who say, listen, my kids are much too young, they don't know who Chaim Walder is, I want to tell you, in 5, 10 or 15 years time, they will be old enough to Google Chaim Walder's name and they will find out all the things that victims have come forward and said about him and they will turn around to you and they'll say, "Mommy, did you know that Chaim Walder was a sexual predator?" And you'll say, "Yes, I knew." and then they'll say to you but why did you read me his books and you'll say well it's a bit of a gray area and we suddenly set ourselves up for failure because we're telling our children that abuse is a gray area there is no gray area there is a zero tolerance policy for anybody who takes vulnerable people especially our children and abuses them in the most horrific way against all Torah against all half this is the definition of what a chal is somebody who pretends to be here for Hashem's sake and then is there only for their own ego and their own sake. And the third thing I want to say is that when we say we want to hear the stories of the victims. We want the victims to feel safe enough to come forward. We have to also be uh, um, we also have to be okay with listening to what they think, how they think that we should then move forward. So this story has actually triggered for many victims, many survivors of sexual abuse have come forward and say, "Wow, this story of Chaim Walder, he didn't abuse me, but somebody else did." And this is so reminiscent of my own experience. And then you say them, "Wow, what would you do with your pile of Chaim books? And they say, I would burn them. I would burn them because he, he gained money and fame and his ego grew larger and we gave him permission to go near our children and all our vulnerable and, and we gave him permission to enter our hearts and our minds and our souls and look what he did with them. And that we are all victims, not only the people who he abused, but also his wife and his own children and every single person who has books of his in in our home we were also tricked by him and fooled by him and we are also in the end the victims of this and therefore what i have to say to you is even though he decided to leave this world and we are all left with um, just questions and confusion and the survivors are left with no closure and no way to confront their abuser we we have all his books here and what we can say to the victims we can say you know what we as a community community, we don't stand for this. We don't allow this to happen. And when we find out that happens, we we um, kill the bad within the within the community. We get rid of it. We take it off the shelves. We take it out of our homes. And when my children ask me, "Mommy, why are you collecting all the kids' speak books?" I went around the house collecting all the kids' speak books. I said, "We have to get rid of these books." And they asked me why. I said, "Because Chaim Mulder did a bad thing." I can't even say the word sexual predator because I don't want them to lose their innocence. If I can't even tell them the bad thing that he did, I definitely can't read his books. And that is that is what I want to say. Um, I would encourage everybody amazing articles have come out written by Rabbi Yitzchok Breitowitz for one I'll post links um, and many different um, rabbonim across the world have put out videos about how they think that we should deal with this as a community and yes it's time for our leaders to step forward and to help us all all heal. Now's the time that we're going to heal. Now's the time that we're going to set new boundaries for our community so that we know that this is not going to happen again or we're going to try and stop it happening again. And as the mothers of the next generation of Jewish children, we have to make sure that there is no gray area that our children know that this this is something that we can't tolerate. This is something that we can't forgive. This is something that is not going to be part of our lives and we don't want it to be part of theirs. I hope you have a good day. Hi everyone, thank you so much for watching and sharing my video about Chaim Walder yesterday. We not only created a massive Kiddush Hashem, but I got so many private messages from uh, survivors of sexual abuse who told me that just watching that video helped them, help make sure that they didn't fall into a dark hole of despair and even though it triggered them, they feel like they have a voice and that they're being heard. So I want to say thank you so much to all of you for your warm messages, for everybody who felt like this is exactly what the community needed to hear and needed to say out loud very clearly. Of course, when you post an opinion of any kind, um, you have people who disagree with you, and I wanted to share with you a little bit of the disagreements that I had private messages that people have sent me, and I decided to put it into three categories of confused people. There was one category of confused people who seemed very confused as to why I would even bother making this video. I'm not one of the victim of Chaim Walder, and I don't even live in Israel. I live in London. So what's it my business. They're like, why are you making a video about it? Just leave it alone. You know, just ignore it. It's none of your business. That was the first group of confused people. The second group of confused people were people who seemed to be very confused about halacha in general and told me that I'm even worse than Chaim Walder for speaking this lashon hara that isn't even true, etc., etc. That was the second type of confused people. And the third type of confused people um, wanted to know how I knew it was really really true and have I seen photos and have I seen videos and have I listened to things and how do I know it's true and and how can I even make a video when I'm not even sure it's true etc etc this confusion is very indicative of everybody how everybody feels in the world in general. That means even people who weren't feeling any of those things were still feeling confused. And I think it's very important to have clarity on this subject. So I wanted to share with you what my answers were to these confusions. For the first group of people who seem to be confused as to why I would bother making the video at all since I am not a victim, um, I would like to say to them that um, there is a principle in Judaism called Kol Yisrael Arabim Zabazet. We are actually all responsible for one another. And even more than that, if we are told that if we see somebody being harmed and we don't stand up for them, it's like we ourselves harm them. So that means even though I live here and somebody lives there, we Jewish people are all connected intrinsically to one another and it's very very important that we all stand up for each other. And not only it's important, it's a mitzvah and we are responsible to do it. It's actually a responsibility that we all have to do. So there shouldn't be any confusion as to why I chose to stand up for the victims. Um, this is actually everybody's responsibility to do and I just gave voice I gave the voice to everybody. The second group of confused people about the halachas of lashon hara, I just want you to know the actual halacha is not confusing at all. Um, when somebody is out there intentionally harming other people, they have a din of a roidef, they are basically a madra and we are responsible, we are actually told that what we must do is we must we must eradicate the evil within us and we must get rid of them. That means um, you might be confused about the halacha, but the halacha itself is not confusing on this topic and you should definitely speak to your local Orthodox rabbi about this halacha so that you can clear up that confusion. The third confusion was based on um, how do I have proof? Where is my proof? Did I see pictures? Did I see videos? So there were 22 people that came forward and said this happened to me. And there is a Dayan in who listened to all their witness statements and then asked them very a lot of questions and then clarified for it. And then he came out and said, "I am satisfied that I listened to all the witnesses and what they're saying is true." Okay? So that means even though I haven't seen pictures or videos and and how do I know it's true. I know it's true because when it comes to matters like sexual abuse, the the proof is the witnesses. The witnesses themselves that come forward and say, "This is what happened to me," and they tell their story, that is the proof. And then when they sit before a Diane and they say it and he verifies it, that is all the proof I need. So I think that a lot of the negative private messages that I got comes from a lot of confusion. You know, we live in an olam hafuch, an upside down world. Everybody seems very confused, and I think it's imperative that anybody who feels feels this confusion should really sit down with their spiritual mentor, their Rav, their Rebbitzin, whoever they go to with questions, and they should clear up the confusion because for as long as there's confusion, for as long as there's no clarity, there's no one path, then we can't all get together and we can't lift our community. And we want to lift our community out of this dark hole, and we want to be very clear on what we believe in and what we're going to do about it and how we're going to help save people from people who are out to get them. And therefore, together, we can create a Jewish community community from around the world that will look after one another and that um, will love one another and be there for each other. Ich like darauf, a sach stickler finde ich es rudige nahes mit der Televisions. Jetzt wer es versteht Hebrew, kann es so sehen. Wer es versteht nicht, soll keinen Ulpan. Hasichot im Walder שהיו לו, עד ההתאבדות שהוא אומר, הייתה צפויה. רוצח המונים, כך הוא מכנה את חיים ולדר. הנה השיחה, תקשיבו. שלום לרבה של העיר צפת, הרב שמואל אליהו. שלום, שלום. ומי שאסף את העדויות של הקורבנות שנפגעו, נפגעו מינית מהסופר חיים ולדר. אתמול, הרב אליהו, כשאתה שומע שחיים ולדר התאבד, איך אתה שומע על זה? אה, קודם כל זה היה צפוי. כי ב... בהקלטות ששמענו, בקולו, שהוא מדבר עם אה, חלק מהנפגעות, שהוא מנסה להשתיק אותם, הוא אומר להם, אם אתם תספרו אני אתאבד. זה היה מוטיב חוזר אצלו הרבה פעמים. היה באופן זה משתיק את הקורבנות שלו. או לפעמים הוא היה מאיים אותם, איים עליהם שאם הם אה, יספרו אז הוא יילחם בהם וידאג שלא יקבלו אותם ולא יתחתנו וכולי וכולי. אה, אבל הרבה פעמים זה היה, זה היה האיום שלו. זה היה תמיד אה, ברקע. יש לא מעט אנשים, בהם גם עבריינים, שמאיימים, אה, אבל לא מוציאים אל הפועל. בכל זאת, כאן כשהאיש הוציא אל הפועל, אה, הסתובבת אחר כך עם איזו תחושה לא טובה, או שהתחושה שלך הלא טובה היא רק באשר לקורבנות שסבלו ממנו? אמ, אני אגיד לך, תראי, זה, זה ברור שזה לא נעים שמישהו מתלבט וזה כואב, ואנחנו בני אדם, אבל באותו רגע אמרתי, ברגע זה ניצלו עוד אה, עשרות בנות מתקיפה. אה, העולם נהיה יותר טהור, ואני יודע שזה נשמע קצת אה, לא אנושי לא, לחשוב ככה, אבל מי שראה בעיניים את הבנות שנפגעו, שראה את הנערות של הדמעות של, הנש, של הגברים שנפגעו, של, לא יכול שלא לחשוב עליהן. הרי 90% מהזמן מאז שזה קרה, אני חושב על הבנות האלה שאף אחד לא מכיר אותן, וקולם לא נשמע, אה, והן לא נחשפות, ובסדר שזה ככה, אבל אני מכיר אותן, וראיתי אותן, וראיתי את הצלקת הנוראה שהוא עשה להן בנשמה, ואת הפצעים המדממים האלה שעד היום לא התרפאו, ואי אפשר שלא... למקום את נקמתם, אי אפשר. איך אתה מתייחס למה שכתב במכתב במו ידו? אה, הלכתי להזמין את הרבנים יהודה סילמן ושמואל אליהו לדין תורה בשמיים. הגעתי למסקנה שאין לי סיכוי להוכיח את חפותי כשראית את המילים הכתובות האלה. אה, אני, אני, יש לי איזה מילה על הקצה שאני לא רוצה לומר אותה. תגיד. אבל אני לא אגיד, אבל אני אגיד לך משהו אחר. הוא לא יגיע בכלל לשמיים. אה, מי שמכיר את העולמות העליונים, לא שאני כל כך כזה מכיר, אבל מה שכתוב בספרים, אדם כמוהו יגיע לכף הקלע. זאת אומרת, הוא אה, התאבד עם השיחה, עם ההצגה שלו, עם הפייק ניוז שלו. אה, והוא מגיע לעולם האמיתי. אז הוא כל היום יהיה מטולטל בין השקר לבין האמת. אנשים כאלה בכלל לא מגיעים לשמיים. לא, לא, לא חוששים מזה בכלל. העדויות שהצטברו בפניכם, ואתה מזכיר אותן עכשיו כאן, כולל נשים שסיפרו בדמעות על מה הוא עשה להם, לא רק נשים, לא רק ילדות נפגעו, גם ילדים. 22 mm-hmm. אה, עדויות לפחות שהגיעו אליכם. אה, תקיפה של ילד בן תשע שבא אליו לטיפול, תקיפה של ילד שהיה חניך בקייטנה שלו, תקיפה של מדריך, ילד בן 12, יחסי מין מלאים וקבועים עם קטינה מתחת לגיל 14. יחסי מין מלאים וקבועים עם קטינה מתחת לגיל 16, אגב כל מה שכתוב כאן יחסי מין שאני רואה בפניי זה אונס, כן? תקיפה בכוח של מדריכה בת 18 בקייטנה, יחסים מלאים בכפייה עם אישה שבאה אליו לטיפול, יחסים מלאים עם עוד אישה בכפייה ועוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, והטרדה של בת 15 והטרדה של בת 16 שבאו אליו לטיפול ושל בת 17 ושל בת 19 ועוד אישה ועוד אישה ואישה שעבדה איתו ואישה אותה אישה שבאה עם הבן שלה לטיפול, ואני קוראת את, ה, את, את הרשימה הזו ואני אה, משתגע. משתגעת ומזדעזעת. ואתם רואים את האנשים האלה גם, אתם לא קוראים את הרשימה כמוני. ואת צודקת, את לא מבינה כמה דמעות יש לי בעיניים כשאני רק שומע אותך קוראה את השמות האלה, כי את קוראה שורה ואני רואה את הפנים. ו, ואני פשוט רק נזכר בזה, אני מזדעזע. הרי זה, זה הרי לא תרצח. זה לא תרצח. ההלכה אומרת, רצחת בן אדם. למרות שהוא חי והולך והמשפחה שלו אפילו לא יודעת, אבל החומרה של מה שהוא עשה זה כמו לרצוח. ואני קראתי לו באחד ההזדמנויות, רוצח המונים. אני יודע שזה קשה לומר את זה אחרי שרק אתמול הוא התאבד. אבל צריך להסתכל מול העיניים את הנפגעות, לא רק אותו. הוא עכשיו בכותרות, והוא עשה לנו הצגה, דרמה, יד הקבר של הבן שלו, וצריך לרחם על המשפחה שלו, הם לא, הם, הם אשמים, הם לא אשמים. ובאמת מסכנים. אבל אני אומר, בסוף, אם צריך פה לרחם על מישהו, זה על הקורבנות. הם המסכנות, הם סבלו, הוא האשם, לא הם. ספר סיפור אחד של קורבן שבא בפניך או באה בפניך. ושגרמו לך, כמו שאתה אומר ומספר, לדמעות ולכך שלא ישנת בלילה. אמ, אני רוצה לומר שאני ישן טוב בלילה. אני ישן טוב בלילה מכיוון שאני מרגיש שלם לגמרי עם עצמי. אמ, זה הרבה, כאילו, אחרי שהוא התאבד, שאלתי את עצמי, רגע, אולי טעיתי משהו בדרך? אני, מותר אותם לקבל תיאוריות. עשינו את העבודה כל כך מדויק, כל כך בזהירות, כי זה דיני נפשות לא באמת, גם שלא, גם שלא אם הוא לא אז אסור לש, לשפוך את דמו ברבים, אבל גם שלהם אם אתה לא מטפל בזה בצורה הנכונה. עבדנו ממש פינצטה, כל כך מדויק, אני ממש ישן טוב בלילה, מרגיש שלם לגמרי עם עצמי. אה, אבל הסיפורים הם סיפורים מזעזעים, ואני ממש מרגיש מצווה להציל אותם, ויותר מזה, אני מקבל עכשיו, אה, בבוקר קיבלתי במייל, מאימא שאומרת לי, הבן, שלי נאנסה. היא רואה שאתה מגן על הבנות, למרות שהיא לא קשורה לסיפור הזה, זה סיפור אחר, אבל זה נותן לנו כוח, אנחנו לא אשמות. ואני רוצה להשתמש בשיחה הזאת ביני לבינך, לומר לכל הבנות שנפגעו, או הבנים שנפגעו, אתם לא אשמים, אתם לא מחוללים, אתם לא טמאים, אתם קדושים, אתם לא אשמים, רק הם אשמים. תזכרו את זה. למרות שהנבילות האלה אה, ינסו להטיל עליכם את האשמה, ומטילים עליכם את האשמה, ונוטעים בכם רגשי אה, אשמה. אתם לא אשמים. אתם בשום אופן, אין בכם שום סרח. אל תקבלו על עצמכם, שום סרח. רק הם אשמים. קורבן אחד שסיפר לכם, אישה או ילדה, מה הוא עשה? איך הוא, איך הוא טבע את, ה, את הקורי עכביש האלה שלו? איך הוא תקף? איך הוא איים אחר כך? איך הוא השתיק? סיפור אחד ספר לנו, שזה לא יישאר רק בשורה, אה, אה, שורה אחת אה, בעיתון או שורה אחת שאסתי מקריאה ברדיו. תראי, האדם הזה הוא אמן. גאון, גאון בנפש האדם. איש חכם, נחמד, רהוט, נראה חביב כזה. וגם גאון. חכם בנפש, כאילו שחקן בכל רמה חברה, הוא בערך לגעת באנשים ולרגש אנשים ולגרום להם ללקוט והכל, וככה הוא היה, היה ממש משקיע בזה, ממש משקיע וטוב את הקשרים, ועוזר מאוד, ותומך, וגם מחלק כספים. ובסוף אנשים היו נופלים בקורי העכבי שלו, ממש נופלים, ומרגישים לא יכולים לפתוח את הפה. דיברתם איתו? אתה דיברת איתו באיזשהו שלב? דיברתי, בוודאי שדיברתי. Okay. אוקיי. דיברתי איתו, אמרתי לו במפורש, התקשרתי אליו. מה לא אמרת פעם. לו? אמרת לו, תשמע, יש תשובה בעולם. אתה יכול לבקש סליחה. לא יודע אם תתקן את כל מה שעשית, אבל תתחיל. תתחיל, יש בעולם תיקון. תספר את הסיפור של התשובה. אבל הוא היה, לפי דעתי, כבר מכור לזה יותר ממי שמכור לסמים. והכחיש. הכחיש, מכחיש, אה, לא שטויות, מה זה הכחשות שלו? זה חסר ערך. יש עדויות כל כך מוצקות, והתורה אומרת, מאמינים לעדים, לא ואם, ומאמינים למכחיש. ואם הרב אליהו, לכם יש 22 עדויות, אני יכולה רק להניח שיש עוד הרבה מאוד נפגעים ונפגעות. שלא היה להם את הכוח אה, לבוא ולהתלונן, והם עדיין שותקים, בפרשה שלו. ברור, ברור, ברור. זה ברור בשביל. שהמספרים הם יותר גדולים. ברור. והוא פגע לא בחל, נשים וילדים, ובמשך שנים, נכון? זאת אומרת, פורף, עבודה פורף, של שנים. טורף, ממש, עשרות שנים, טורף. יודעת מה כואב לי עליהם? שזה לא התפוצץ לפני חמש שנים, לפני עשר שנים. כמה בנות היו ניצולות ממנו. חבל שזה לא התפוצץ קודם. ממש חבל, כואב לי הלב על זה. אני מדברת איתך ואני נזכרת בפרשות קודמות. אני נזכרת ב... במוטי אלון, אני נזכרת ביהודה משי זהב לא מזמן. אה, אני נזכרת ברב עזרא שיינברג, שאתה mm-hmm. שם גם עשית עבודת אה, קודש, אין מילה אחרת, וחשפת את המנוול הזה שפגע בכל כך הרבה אנשים. ואני רוצה לשאול אותך, הרב אליהו, איך יכול להיות איך יכול להיות, שואלת אותך אה, אישה כבר לא צעירה, אני חילונית, שאנשי תורה, אנשים שהם לא רק דתיים, שהם פורצי דרך, שהם ראשי קהילות, שאנשים נותנים בהם אמון, הם עברייני מין ופדופילים ו- וסוחטים ומשתיקים ואני מרשה לעצמי להגיד שאם אלה נחשפו יש עוד רבים שלא נחשפו. איך יכול להיות שבקהילות האלה שאמורות בכל זאת להיות אה, יותר נקיות על פי התורה קורים הדברים האיומים האלה? גם אני שואל את השאלה. שאלה אה, קצת תמימה, אני חייבת להגיד, אחרי ששאלתי אני מרגישה קצת אה, תמימה בגילי המופלג. אה, קודם כל את צודקת, השאלה צריכה להישאל ולהישאר עם סימן שאלה. לא צריכה להיות לזה תשובה, צריך להיות, לבוא לומר, זה לא, לא מקובל במחוזותינו. אני רוצה אבל לבשר לך משהו שככה נסיים את השיחה במשהו טוב. אני בסיפור הזה של אה, ולדר, הייתי בקשר עם אה, הרבנים המובילים בבני ברק. דיברתי איתם, עדכנתי אותם. אה, אני חייב לומר לך שאני ממש אה, יכול לומר הלל על התגובה שלהם. הם היו כל כך איתי, כל כך חיזקו אותי, כל כך אמרו לי תמשיך, אנחנו איתך, אנחנו נטפל בזה. קראו לו, הזהירו אותו, זה לא יאומן. לא יאומן, זה דבר, בעיניי זו מהפכה. אבל יחד עם זה אני רואה אתמול הלוויה רבת משתתפים, אני רואה הספדים, אני קוראת הבוקר בעיתונים חרדים, אה, כן, או שמתעלמים לגמרי מהסיפור או שמשבחים אותו. אה, המנוח רצל. כן, אז זה מטריף, איך יכול להיות? נכון, נכון. מה צריך לעשות עם הספרים שלו? לשרוף אותם? אני, מה אני, אני אמרתי, עוד לא הספקתי, אשתי זרקה את זה מהבית. ברוך השם, אני לא הראשון. יש לה שזרקו את הספרים שלו כבר לפני עשר שנים. את כן. את זה? אבל אני רוצה לומר לך, נכון שיש עדיין הכחשה. ומטאטאים מתחת לשטיח, אבל בסוף כמה שטח יכול לספוג. וברוך השם, אני אומר לך, הרבנים המובילים, המנהיגים שנמצאים של בני ברק, אלה שאני דיברתי איתם, היו ממש כמו אריות, נלחמו בסיפור הזה, ומה שאת רואה היום זה חלק מתהליך, תהליך שלפי דעתי לא ייעצר היום. וההד של הסיפור הזה של ולדר, okay. כן. הוא יעשה את, את המעגלים שלו, יפעל, פועל, ולאט לאט העולם הולך ונטהר. צריך לומר שהדברים, הפרשה הזו התחילה להתברר או נחשפה בעקבות התחקיר של אה, אהרון רבינוביץ' ושל שירה אלק בעיתון הארץ, שגם mm-hmm. חשפו את הסיפור של משי זהב, mm-hmm. ואתה אומר שזה, הציבור החרדי נמצא כבר עכשיו אה, בסיפה, או אפילו כבר בפנים, בתוך תקופה חדשה שהדברים האלה נחשפים ונאמרים, ולאט לאט מדברים עליהם. ו- ו- והייתי רוצה לסיים את השיחה הזו בקשר השתיקה הזה ובפחד של הקורבנות. ו... להפנות אותם אליך אפילו. אה, אם מישהו עכשיו שומע ושומעת אותנו ונפגע ממישהו לא לפחד. אה, הרב שמואל אליהו הוא כתובת, אה, וצריך, אם אתם יכולים ורוצים לדבר, אז תעשו את זה, תצילו גם אחרים וגם את עצמכם. כן, לא לפחד, זה המשפט. אל תפחדו, אל תשתקו, זה, זה הכוח לת, לת, לתקן את העולם. זה קורה בכל העולם, זה קורה בכל, הרשת, בכל הרשיות, זה קורה בכל המדינות, זה קורה גם אצלנו. צריכים עולם נקי. אותך מאתמול משמיצים? אה, לא מתרגש. כן, יש כאלה שקוראים, אה, כן. דברים בטלים. תודה רבה שדיברת איתי, הרב הראשי של צפת, הרב שמואל אליהו. תודה לך, שלום שלום. דו עתינו החיים. הוא ממשיך במצב? הוא הולך לגירושים? לי, את יכולה לבוא לפה, אנחנו... תקשיבי. לא תפסידי מלדבר איתי. את רק תרוויחי. תזכרי שאמרתי לך. את עושה טעות שאת מסתגרת בתוך עצמך. יש המון דברים שאת צריכה לעשות בכל מקרה, להיטיב עם המצב שלך. תשבי איתי חמש דקות ותראי. אני אגיד לך, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, תראי שמצבך משתפר. את קודם כל את יכולה למנוע את הגירושים, ושתיים, את יכולה לעשות גירושים נקיים. אם תשבי איתי חמש דקות תראי. אני לא יכול בטלפון, אני לא רוצה בטלפון. לא מבין את הקטע הזה, שאפילו זה סתם איזה דחקה בינינו על הקטע של... גם אמרת לו, תגידי לי, ואם יש הקלטות, בואי תלמדי בחיים, מכחישים, הכל, אני, תקשיב לי טוב, גם היו לי תמונה, תמונה שלי איזה פוטושופ עשיתם בחיים, אני לא יודע, אני בחיים לא יודע. את חייבת למצוא, ויש לי דרך מאוד פשוטה להעלים את העדות הזאת מכל הכיוונים. את יכולה להפוך את כל המצב על פיו, שהוא איים עלייך, שהוא פה, שהוא שם, את יכולה המון דברים להפוך. תשמעי, זה לא יהיה נקי. ואני אגיד לך יותר מזה, אם הוא הולך לגירושין על קטע כזה, והוא יבקש אה, לעצור אותך, אה, זה, זה, כתם לכל החיים. תהיה לך שלא תגידי שהיה פה שש שנים, שהיה פה במהלך שש שנים היה כמה פעמים. את אה, תגידי לו, אני לא מדברת על זה יותר, זה מת. זה הכל. גם לא, אני לא מדבר עם אשתי על זה, אני אומר לה, אני מכחיש וזהו, נגמר. תלכי, תתגרשי, תצאי מה שאת זה אה, מתפרסם, אני, יורד בעצמי שלך ברור. שלא לא יהיה לך שאלה בכלל דבר. כי זה מבחינתי סוף החיים. אז אני, אז לא, זה לא אכפת לי, אני לא, את יודעת שיש לי משלת מוות, זה לא הבעיה שלי. דו עתינו היינץ. התאבדות של הסופר והמדפל חיים ולדר, אה, הרב שלבית הדין שלו הגיעו המתלוננים, מדבר. הוא מספר על 22 נשים וגברים שטענו שוולדר פגע בהם מינית וניצל אותם במשך שנים. ובכל זאת, בתקשורת החרדית מנציחים את ולדר בלי שום זכר לעדויות נגדו. הדיווח של כתבתנו אריאלה שטיינבך. כך נשמע אמש הכרוז בעיר בני ברק שקרא לתושבים להשתתף בהלווייתו של חיים ולדר ששם קץ לחייו לאחר שפורסמו עדויות קשות נגדו על ניצול ופגיעה מינית. ומלאכי השרת עומדים סביבו וחרב ביד כולם ומשמרים אותו. 22 העדויות נגד ולדר נחקרו ונבדקו היטב בבית הדין שהקימו הרב שמואל אליהו מצפת והרב ראובן עקר. הגיעו קטינות שנפגעו מגילאים 12 וחצי ואילך, הגיע כן. כשאישה נאסרה על בעלה, היו צריכים לפרק את המשפחה. לא מקרה אחד, סרסור באישה. והוא שילם כסף על מנת שמישהו אחר יוכל להתאמר בה. בציבור החרדי קיבלו בתדהמה את התאבדותו של מי שהיה הסמל לדוגמה ומופת של המגזר, ובתקשורת החרדית החליטו לטייח את המעשים החמורים שבהם נחשד ולדר בהספדים רבים על פועלו, ובהודעה על מותו נכתב כי הוא נלקח בחטף לבית עולמו, בלי אף מילה על הפרשה הקשה. תרחם עלינו! בין מאות המלווים והרבנים שהשתתפו בהלוויה וספדו לוולדר, היה גם עורך הדין דובי ויינרוט, בנו של הפרקליט המנוח יעקב ויינרוט, שבשעת ההלוויה בחר לתקוף ולכנות רוצח דווקא את מי שחשף את העדויות נגד ולדר. כתב קטן ומרושע, פשוט מצץ את דמך. אין לך זכות להמשיך אחרי שכבר הרגת ורמסת ודרכת, להמשיך ולדרוך. אתה פשוט רצחת פה מבחינתי, אתה ועדתך. רבנים נוספים בחברה החרדית בחרו בהאשמת הקורבנות והנחו את המורים לדבר עם התלמידים דווקא על העוול שכביכול נגרם לוולדר וגרם לו לגישתם לחלות בנפשו עד כדי שהרג את עצמו. אם אנחנו מדברים על איש חינוך כביכול דגול, זה החינוך הכי קלוקל בעולם שיש לאדם בעיות, הוא פותר אותם בהתאבדות. זה הפך היהדות. רק בגלל זה כבר צריך להוקיע את האיש הזה. הקול של הרב נקר ורבנים נוספים כמותו שמגבים את הנפגעות והנפגעים הוא הקול שצריך להישמע יותר בחברה החרדית. אילו הדברים היו אחרת אדם מטורף, בא לילדה קטנה, לזאת חותך את היד, לזאת אצבע, ואחרי זה מתאבד. איך הציבור היה מקבל את הדברים? אבל פה, בגלל שזה דבר כביכול סמוי מן העין, אז הוא פגע בנפש קצת, מה יש בזה? אנשים לא רואים את הטירוף, את הצלקות ש... שלא מתרפות. I don't speak Hebrew very well, but I can speak Yiddish or English, but I would like to deliver a message, a message. I want you to know that for the past 15, 16 years, thank God I have no shul to go and to say to Dera Boylich Shalom, in the morning, good morning, and at night, good night. Dera Bunam here in Chitzlurat, The je machsche Mamba sich ran. Disasterized me. And I'm happy about it. Because we, the United States, are so far ahead of this game on sexual abuse on children that it'll take you a lot of years to get to where we are now. We're fighting for this for years. All these Rabbonim that wrote the letters that you found in the Chuvas, the big letters, they all wrote it because I went around to Israel from rabbi to rabbi, from here to here make sure that it comes out. And I myself am ready to print now a book on all the crimes that the rabbis did, and they tried to deny everything. We have here people who killed hundreds of children. A psychologist told me on one person we're talking about five, six thousand children on him. Nobody did anything because they were afraid for ostracization. I said, I'm not afraid. Now, in order this shouldn't continue and this should stop, the MacGyver should stop, I keep on giving advice. I have a hotline that I speak three, four, and five hours every week, and it's only mainly made for sexually abuse, how to stop it and how to fight it. Now, the ugly, schmutzige Rabunim in New York made a cherem on me because I, I'm a manovel. I talk manevolas. So I told them, if that's the case, tell the whole Torah that the whole Torah is also manevolas because Hashem spells out, ve'ezacha, halosishka mishkevai, ishu, Hashem tells you exactly what he wants. And you know what? Moshe Rabbeinu didn't find a better time to read that than Yom Kippur, Baminach, which is the holiest thrill of the whole year. But I want to get to the point. The point is, I keep on telling all the Mechanchim that every yeshiva and every Talmud and every girls' school has to have time, a half an hour a day, 50 minutes a day, 5 minutes a day, to discuss openly with the children what sex is, what anal sex is, what Ezuchalasish Mishkevai issue is, everything that's going on, and you have to express it very clearly, even if it's your own father. Don't be afraid to call the police. Call help. Do you know that 40 or 50% of children who are raped in the house is either by a father, a brother-in-law, incest means family people, people that you know them every day, and this should go on, and they put me in Cherem and Aster you know why? <laughs> <laughs> Because I have a filthy mouth. I want to also know, since I have you all on the phone here, that Yahu happens to be an acquaintance of mine, a personal acquaintance. I knew that after I'll die, they're not going to let me go into Satman and Beisachayim because over there, in order to come in there, you have to be a noyaf. Half of the people that are in the front row are noyafim. So what happens is, I know that they'll have a problem with me and I don't care. So I went to look for the Beisachayim where after 120 to park my bones. So I come to Rabeliyahu. I was a few places before him, but I come to Rabeliyahu. And he says to me, but why would you want to come rest your bones in Israel? You're a Satmara. So I told him, they kicked me out. He says, why did they kick you out? I said, because they claim I'm a maneuver, and therefore I have no place in the Jewish Beisachai. And I have it called Kunter Sacherem, or the one that signed against me, because on half of them, they were noyafim. They did the worst things with children. We have everything confirmed. So he says, well, they have to give me two days and come back. And I was shivering those two days, like God forbid <laughs> somebody that has a Parkinson's, because if he says no, where am I going to go? I'm going to park my bones in, in the East River. So I come back, and he read the Kunter Sacherem, and he was so mispooled that he said, Ata al yadi. I saw that you're a Rav also. I give you the courtesy. I am a Rav. I'm a Rav Musmach. I, I passed the biggest problems in mikvahs worldwide. There's one telephone, Nochum Rosenberg. Schloss, I gave out a few years ago on Vestas and uh, If you want constructive advice from a professional that knows what he's saying, and that's me, Baruch Hashem, we have to make five or ten minutes every day in every Kita. the Rebbe should talk about this. And you know, 90% of the Rebbes don't have a problem with it. 10% have a problem because then the boy will say, Rebbe, well, how come you open my pants? How come you open my zipper? that's when it becomes personal and they should be fired and the yeshivas and anhula should look closer at everything, and so forth and so on. All these rabbis, they're not here to help their children, they're here to help their job, and we have to be very careful with them. I had so many people that I tried to arrest in Israel, and a lot of them I did arrest. Rabbonim, the, the Cherban, other ones. I was the one that made a person of all this, and I'm happy happy that everybody's picking up now. Thank you very much. בוקר טוב לכם אה, מאזינות, בוקר טוב אה, מאזינים. אתמול ביום שני הסופר ואיש החינוך חיים ולדר שם קץ לחייו שלו. הלווייתו התקיימה אתמול בערב, הוא נטמל בבית העלמין סגולה בפתח תקווה. חיים ולדר היה דמות נערצת בציבור שלנו. הספרים שכתב לילדים ולנוער היו הרבה יותר מסיפורים, הם ייצרו שפת דיבור חדשה. השיח על בעיות רגשיות במגזר החרדי, על הצורך להבין מה עובר על ילד. החשיבות של חנוך לנער על פי דרכו והניסיון לשים לב גם לדמויות שצועדות בשולי הדרך בכל ההיבטים הללו, ספריו ופעילותו של ולדר תרמו תרומה עצומה. אולם לפני כחודש וחצי התברר לנו שחיים ולדר הציבורי איננו חיים ולדר האיש. תחקיר שפורסם בעיתון הארץ הביא עדויות של נשים ונערות שנפגעו על ידו מינית. במהלך החודש, וחלצו, במהלך החודש וחצי שחלפו מאז פרסום התחקיר הצטברו עדויות רבות נוספות. בית דין צדק של בני ברק, בית הדין של הרב יהודה סילמן שמע עדויות ובעקבותיהן פרסם אחריו כי יש להוציא את ספריו של ולדר מהבתים. גם בית דין מיוחד בראשותו של הרב שמואל אליהו רבה של צפת, שעם אחד מחבריו נדבר בהמשך, פרסם כי הצטברו 22 עדויות של נפגעים שנפגעו מוולדר, בהם גם ילדים בני תשע. גם בית הדין הזה של הרב אליהו קבע כי יש להוציא את ספריו של ולדר מהבית. אתמול כאמור הוא שם קץ לחייו. הרגש האנושי הטבעי הוא לשתוק כעת, כמאמר הקלישאה, אחרי מות קדושים אמור. הנפש מבקשת בעת הזו למצוא בוולדר נקודות זכות. להתמקד בדברים הטובים שעשה. זה מאוד מורכב, כך אומרים רבים. ובכן, הכל בחיים שלנו מורכב. רוצחים שפלים יכולים להיות טובים לחבריהם במקביל למעשה הרצח שלהם. בני אדם, יכול, בני אדם יכולים להיות אכזריים במעגל אחד של חייהם ודמויות למופת במעגל אחר. אבל רבותיי, המורכבות הזו שייכת לבית דין של מעלה. כאן, בעולמנו שלנו, בבית הדין של מטה, בחיים הציבוריים בתוכם אנחנו חיים, אין מקום למורכבות. כאן יש פוגע, ויש נפגעים. וחיים ולדר הוא בתפקיד הפוגע. חיים ולדר הוא אדם שרצח. רצח נפשות ולא גופים. חשוב לומר זאת עם כל הכאב גם היום, כיוון שהוא לא איתנו, אבל נפגעיו הרבים איתנו. והם מקשיבים לנו. כל שבח וכבוד שנותנים לו, זה חץ בליבם של אלו שבאמת לא עשו כל עוול. אז נכון, עכשיו אולי אין טעם לפרט ולהרחיב במעשים שעשה, כאמור, הוא לא איתנו. אבל דווקא כעת, יש טעם להיזהר מאוד מבלבול ועיוות. הפוגע נשאר פוגע, גם אחרי שבחר לעשות את מה שעשה. ועלינו, כאנשים שחיים בעולם הזה, מוטלת החובה לדאוג לנפגעים. ובעיקר, לדאוג לנפגעים הבאים. לדאוג שלא יהיו הנפגעים הבאים. עכשיו אנחנו נקרא דברים שכתב אתמול רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית הגאון הרב שמואל אליהו. וכך כתב הרב: שמענו בכאב על התאבדותו של חיים ולדר, חבל שהוא בחר בדרך הזו. הצענו לו שיתקן את מה שהוא קלקל, שיבקש סליחה מהנפגעות, שישנה את דרכו. שלא ייפגעו עוד נשים. הוא היה יכול ללמד לרבים דרך תשובה. חבל, כותב הרב אליהו, שהוא בחר בדרך של התאבדות. ולקראת סיום כותב הרב אליהו את המשפט המאוד מאוד מובהק הבא: אנו מחזקים את הנפגעות הרבות בשעה קשה זו. חייהן שלהן קודמים לחייו של ולדר. כך הרב שמואל אליהו. אנחנו יודעים שהרגשות מאוד סוערים בעת הזו, ואנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו אה, גם ביקורות, גם תובנות שלכם. אנחנו נשתדל לקרוא את מגוון הדעות. 055-966-3991 055-966-3991, זה המספר שלנו, אנא, אל תשלחו הודעות בנהיגה. אנחנו מיד נשוחח, נשוחח עם הרב ראובן עקר ששימש כחבר בבית הדין המיוחד שהקים הרב אליהו לחקר פרשת חיים ולדר, לצד הדיין הרב אהרון ירחי. לאחר מכן נקיים שיחה עם ציפורה גוטמן, אשת חינוך שתעזור להורים שבינינו בגיבוש הדרך שבה יש לתווך לילדים את מה שאירע. שלום כבוד הרב הדיין, הרב ראובן עקר. כן, שלום וברכה, בוקר טוב. אתם אה, יחד כמובן עם הרב ירחי ובראשות הרב אליהו הייתם חברים בהרכב מיוחד שהוקם אה, לחקר אה, פרשת ולדר וגם פרסמתם דברים בעניין. מה אתם אומרים לעצמכם ולנו אחרי שזה הוביל למה שהוא הוביל את עצמו אליו? כן, שתי נקודות שהן לא מדויקות במשפט שאמרתם. אבל קודם כל חשוב לי, גם בשאר הרעיונות שאמרתי, במלוא הכנות, שקודם כל באמת להשתתף בצער של המשפחה, הילדים, הקרובים, שאין להם שום קשר לדברים שהוא עשה, מי שיכול לבוא, לנחם ולחזק. זה קודם כל. אה, לגבי ההרכב המיוחד, הבית דין, הוא לא הוקם לנושא של ולדר, חשוב להדגיש. זה בית דין שפועל כבר כמה שנים טובות, עסק בסוגיות רבות, זה בית דין מיוחד שהוקם על פגיעות מיניות בציבור הדתי והחרדי, ובייחוד בדמויות מפתח שלציבור אין למי לפנות, אה, בין בנושא החוקי ובין כמובן בנושא התורני. זה חשוב להדגיש את זה. ודבר שני, שלא כל כך מדויק, אה, לא פרסמנו מטעם הבדין, לא התפרסם עוד שום דבר. מטעם הרב אליהו פורסם. כן, כן, אבל הבית דין לא צקצק ולא פרסם שום דבר. נכון. חשוב להדגיש את זה, כן. אנשים עכשיו שואלים מה אנחנו אמורים לחשוב, מה אנחנו אמורים להרגיש אה, בזמן כזה. האם אדם נפטר אז זהו, אז שוכחים לו הכל, או שכן צריך לזכור את מה שהיה? כן, שאלה מאוד קשה, אבל אה, אני חושב שגילוי טפח או טפחיים מהמציאות מאוד יעזור להתבוננות. אני אסביר בקיצור נמרץ. אמ, הדברים עצמם, כשנדע מה היה, הכוונה היא שלא הוציאו דברים בלי להזמין אותו, בלי לקרוא לו בין אישית, בין על ידי חברים טובים שלו, בין על ידי שליחים. אה, הרב שמואל אליהו מהטלפון האישי התקשר כמה פעמים אליו. והשבוע זה לא התממש, לצערנו, אבל השבוע היינו צריכים לשבת בבית דין, בהרכב מיוחד עם הבית דין שלנו, עם רב שהוא בחר, אה, שיהיה עוד אה, מישהו שישמע אותו וכיוצא בזה, וגם לזה הסכמנו ורצינו, אבל אה, לא עלתה בידינו. חשוב להדגיש שנעשו מאמצים מעל ומעבר לקרוא לו ולדבר איתו, אבל זה לא צלח. קודם כל לדעת המציאות הזאת זה מוסיף עוד פן מאוד חשוב להסתכלות. זה לא אוקיי. שדברים נעשו בצורה חד סטרית. Uh, אה, אתה יודע, אנשים תוקפים אותנו, אבל uh, לא חיזוק באתי לבקש כאן, כי אני מתמודד עם ההתקפות, אבל uh, uh, באופן כללי, uh, uh, כדי ללבן את העניינים, אנשים אומרים, הנה, פרסום הדברים שפך את דמו. האם באמת היה נכון שלא לפרסם את הדברים הללו? אני חושב שזה אז אה, עוד פעם, זה מחולק לשניים. המציאות זה עניין אחד אה, שזה פורסם לא על ידי דווקא גורם תורני, כן? זה על ידי כתבה בעיתון הארץ וכיוצא בזה. זה צריך לבדוק את כל גדרי ההלכה שמה. זה נושא אחד. אבל הנושא השני, שבאמת כאשר כל העדויות נגבו אצלנו כ-20, הם דברים מאוד קשים וחשוב להדגיש, אני לא נכנס כי זה לא הזמן, אבל פגיעות של פדופילים לקטינים, שזה מאוד חמור, שזה לא יצטייד רק נשים נשואות וגרושות, אלא דברים חמורים ביותר עם קטינים, אה, זה היה והוא לא באמת היה מגיע, והוא כתב מכתב אה, תביעה לרבנים להזהיר אותם לא- על הוצאה דיבה, אז ודאי שצריך לפרסם את הדברים. כי אין לנו שום כלי אחר להעביר את הציבור מאדם שהוא מסוכן, מאדם שהוא פוגע. אין שום כלי אחר. אבל כמובן זה לאחר שקוראים לו ומזמינים ובודקים. זה לא חזקת חפות כמו שראיתי שאנשים אומרים במשפט החילוני על כל פנים, שכאילו יש לו חזקת חפות וכיוצא בזה, לא, בגדרי התורה זה לא ככה. כאשר כל העדויות באו והתקבלו, יש מעשה בדין ברור, יש הקלטות שנבדקו, יש מספר כל כך רב של נפגעים ונפגעות, אם הוא לא מגיע, אז אין מה לעשות. כאן באמת אוקיי, השאלה, אני לא יודע לא בדיוק מתי זימנתם אותו, אבל אני יודע שדי סמוך לזמן אה, פרסום הכתבה בעיתון הארץ, הרב שמואל אליהו, אה, אה, גם הוא דיבר על כך בפירוש, גם בכתב וגם בשידור, גם אצלנו וגם במקומות אחרים. כן, לפני כן, בכמה פעמים. לפני פרסום הכתבה? איזה כתבה? הראשונה כן, או השנייה? לא. הראשונה. לא, הראשונה בכלל, זה לא קשור אלינו בכלל, הראשונה... אבל לא, אתם התחלתם לעסוק בפרשה אחרי פרסום הכתבה. ודאי, אחרי פרסום הכתבה, כי הכתבה לא קשורה אלינו, הכתבה גרמה שיבואו ויתעוררו ויחפשו אנשים לפנות לטפל בזה, זה עורר פשוט את כל הנושא, בייחוד, אני לא יכול לפרט יותר מדי, אבל בייחוד שחלק מהמתלוננות הם פנו לרבנים, לצערנו, אה, לפני שנים, על הנושאים האלה של ולדר. הוא היה לפני כן במציאות לפני אה, רבנים מסוימים. ופטרו לשלום. זאת אומרת, למה? היו רבנים שידעו ושתקו וטייחו. כן, כן. הרב לא, לא רוצה לומר את שמותיהם, שנדע אולי לא לפנות אליהם? לא, כי זה לא, לא יהיה לשום תועלת. הם יכחישו, ואנחנו לא נרוויח שום דבר. הסיבה שטייחו, שזה עוד פעם דבר קשה מה שאני אומר, היא קשורה לנושא הציבורי. כי כשמגיע עד או שניים, או אנשים חלשים שאין להם אה, אפשרות להילחם בכוח הגדול שהיה לו, והוא נותן מפה ושם דמי שתיקה וכיוצא בזה, ויש לחצים עליהם מכל הכיוונים, אז גם לרבנים בקושי יש חומר ובשר. אתם מבינים מה אני אומר? כן. הדברים ברורים מאוד. אה, אז, אז באמת, אה, כי, כי אחת ה... ואני שוב חוזר לנקודה הזאת, אה, אנשים משתמשים ב... חרצו את דמו ללא דין. כי לא התקיים דין תורה. האם בהחלט על, על פי גדרי ההלכה, עד שאדם לא מסכים לבוא ו, ועושים דין, אפשר כבר להזהיר אותו מפגיעה? את הציבור מפגיעה שלו? כן. אז זו שאלה מאוד חשובה באמת, במלוא הכנות, לא שאין לי מה להגיד. זה שיעור שלם, יש לי שיעור שלם על הנושא הזה עם כל המקורות. מי שרוצה בינתיים שיראה פשוט של הרב עובדיה יוסף עליו השלום, זה שוט יבי עומר חלק א', חלק יורד יורדיה סימן א', על נושא של אה, אה, דנים לא בפניו, ואם יש גברה על המד, היינו אדם אלים, שאנשים פוחדים להעיד בפניו. הרב יכול לא לשתף אותנו קצת באמת במסקנות של אה, מרן הרב עובדיה יוסף בעניין הזה? כן, כן, אני, אה, זה מה שאני אומר. אמ, כל הנושא של אה, לא בפניו. דוגמה הכי פשוטה, יש אה, בארצות הברית, שאלו את כל גדולי הדור האשכנזים, הרן הרב אלישיב, הרב ווזנר, הרב אלברשטיין וכולי, מי שרוצה יראה את זה בקונטרס לא תעמוד על דם רעיך, זה קונטרס אה, שנכתב על הנושאים הללו. איך אנחנו דנים בכלל נושא של פגיעות בקטינים? מה הכוונה? הכוונה היא כאשר יש אה, מציאות של קטינים שהם העדים היחידים, והם לא קשורים להלכה. כן? כן. האם אפשר לדון אותם? האם אפשר לדון, כן? שאלה... זו שאלה. שאלה. Mm-hmm. אז מה אנחנו מצליחים להלכה לגבי עדות? שני עדים קשרים. כן. וכל הפוסקים פסקו באחד שוודאי שכן. אנחנו לא צריכים שני עדים כשרים, איפה שפגעו בקטינים וכיוצא בזה. זאת אומרת, זה לא הכללים הרגילים של דין תורה. כן, בדיוק. זה דין תורה כמובן, על פי כל גדרי ההלכה, אבל יש לו כללים אחרים בתוך ההלכה. כן. וה... להפרות שמאיסור, להפריט מאיסור, לא צריכים את כל הכללים הרגילים של שני עדים, אירועים וכשרים וכיוצא בזה. והיסוד לזה גם זה אה, בפסוק לא תעמוד על דם רעך. כן. הרב, אה, בואו רגע ננסה להביט אה, פני עתיד. אה, צריך לומר שהפרשה הזאת אה, כן מבטאת איזשהו שינוי לטובה שחל בציבור שלנו אה, ביחס לעבירות הללו. אה, אולי אה, לפני באמת ש... אה, שנראה אמ, איך מתחולל השינוי ו, ומה עדיין יש לנו להשתפר. יש אנשים, אה, ואני חושב שרבים מאלו שממיתים בחומרת העבירות הללו זה לא מרוע, אלא זה באמת מחוסר מודעות. אנשים אומרים, סליחה שאני מצטט את הדברים הללו, אבל זה דברים שנשמעים כל הזמן. אז נגע, אז לא נגע, עברו שנים, אפשר לחשוב, בסדר, חטא, נפל, יעשה תשובה, הבן אדם המשיך בחייו. דברים כאלה. ואולי באמת חשוב לשמוע דווקא מהרב, גם כדעת תורה וגם כמי שבאמת שומע את הסיפורים הללו, מה הגדולה, החומרה של המעשים הללו לא רק בין אדם למקום, אלא בהקשר של בין אדם לחברו. מה ההשפעה והנזק שזה גורם לנפגעים? כן, זה מאוד קשה, ואנחנו מכירים אישית חלק מהנפגעים, לא דווקא שלו, כן? באופן כללי אנחנו מדברים. שנמצאים בבית, אה, בבית אה, חולים של חולי נפש מגיל קטן. יש אה, כאלה שפסק מהם הדיבור וההורים לא יודעים למה זה קרה. יש כאלה שיותר גדלו, לא מצליחים לחיות חיי נישואים, כלל ועיקר, ורק אז למפריע מבינים מה עברו. אנשים מלאי חרדות, כולם מודים שזו צלקת שלא מצליחים להתרפות ממנה. חוכמה לדעת איך לחיות איתה, דברים מאוד קשים. אמ, בבית דין הזה שהיה, שזה נדיר, אנחנו עוסקים בזה בדברים מאוד קשים, היה דמעות. היה דמעות על הדברים שקרו שם. שלא נדבר על אה, בעלים מתייבחים, שהדבר הכי חשוב בחיים שזה המשפחה. אה, זהו, נהרסה. שאשתו אסורה עליו, חייב לגרש את הילדים. זה מקרים שדרך אגב היו בבית דין רבני. זאת אומרת, זה דברים שמוצהרים במדינה, שאסורה על הבעל ואסורה על חיים ולדר. דברים שכתובים בבית דין רבני, פרוטוקולים מהמדינה, לפני כמה שנים. כן. דברים שהיו ונשמעו לדמויות מסוימות ועסקנים מסוימים. דברים מאוד קשים שגם אם אדם פוגע ישלם פיצויים שהטיפולים הם <laughs> עשרות אלפים במקרה הטוב, ולפעמים זה יותר, לעולם הוא לא יכול להחזיר את המצב לקדמותו. לעולם. עוד פרט מאוד חשוב, שרובם של נפגעים על ידי דמויות חשובות, הם מאבדים בערכי על כל פנים, הדבר הכי חשוב בחיים, את האמונה שלהם בשם, את הקרבה לדרך התורה, כי אם זה דמות רבנית, חינוכית, ציבורית, ועוד מהללים אותו כאלה הילולים, אז זו לא תורה וזו שכרה. אנחנו לא רוצים כלום מזה, והופכים להיות אה, שונאים לדת, לשם, לתורה. זה קשה מנשוא. כן. הרב, שאלות שאנחנו מקבלים ממאזינים ואני אה, רוצה להפנות לרב. אה, מישהו כותב, ישנם האומרים שאסור לדבר על זה כי זה לשון הרע. מה, האם זה נכון? ככה הוא שואל. החפץ חיים כותב שדבר שהתברר בבית דין, עוד פעם, חשוב לי להדגיש, גם שומעים אותי, אני... קשה לי מאוד לדבר. כן, אני גם חוסך ועוצר את עצמי במילים. כן. בגלל הרגישות, חשוב לי שהציבור ידע. אני רוצה להשתתף גם בצער של הצד השני, אז אני מאוד עוצר את עצמי, בכוונה, כן. אם אתם שמים לב. כן. וגם קשה לי רגשית. אבל אה, לכן אני אומר, כל מה שנאמר פה וזה דברים קשים, זה רק חלק מאוד אה, מסוים וקטן. כן. לצורך הנסיבות, אבל לכל פנים לשון הרע חלילה וכך. מצווה, לא רק שאין בזה לשון הרע, מצווה לדבר, לפרסם ולהוקיע. ראו את כל הערך הקודם שהיה לזה שעשו לו נו נו נו, רבנים מסוימים, ודמויות מסוימות שידעו ועשו לו נו נו נו, והוא חזר לסורו, הוא ורבים אחרים, שברגע שאין התעוררות ציבורית ואין הוקעה ציבורית. היום אין מה לעשות במציאות של הרשת, ועכשיו מה שאתם עושים ואני עושה. אני לא מתראיין פה בשבילכם אה, לרייטינג. כן. ואתם עושים את זה גם. הפעולות הללו שעושים אנחנו והציבור, הן אה, אלה שפשוט הופכות קערה על פיה. ומצילות את עם ישראל. כפשוטם של דברים, זה לא לשון הרע, זה נפלא. אם לא היה לנו את כל הכוח הציבורי, זה לא הבית עשה את זה, אז לא היינו מגיעים עד הלום. וגם כל שינוי המגמה שחל בציבור החרדי והדתי. הרב, אה, אנחנו רואים איך אה, גופי תקשורת אחרים, גם רשמיים, כמו יתד נאמן, מתייחסים אה, לאירוע הזה, למשל ביתד נאמן. פרסמו עליו כתבה, בכותרת אומנם נכתב זיכרונו לברכה, בהמשך נכתב גם זצ"ל. רק דברי ש... זצ"ל נכתב? כן, בטקסט עצמו, לא בכותרת. אה, אני שומע את ההנחה של הרב, וזה יותר מכל מילה. אה, ולמעט, ללא הקשר דווקא לתואר. אה, הרב חושב שמה? שזה בסדר, אוקיי, פרסמו כתבה, התמקדו בדברים הטובים, או שיש פה גם איזשהו מסר שאנחנו לא מגנים מספיק דברים כאלה? כן. אפילו הקול ענות חלושה אפילו כותבים שנפטר לבית עולמו. כל מה שאני ראיתי בעיתונות, כן. אפילו באתרים של אינטרנט, שהם לא עכשיו הצדיקים הכי כן. גדולים, כן? כן. אפילו לטייח כאלה דברים, להכניס את השמש בצהריים, זה דברים מאוד קשים. נורא ואיום. זה נותן לגיטימציה השקפתית לציבור בצורה עקומה. שהכל, אה, נמשיך לטייח, נמשיך להעלים דברים, והכל יהיה בסדר, זה חמור ביותר. זה חמור ביותר, אני עוד פעם, בגלל היום שהוא ככה ורגיש, אני לא יותר מדי מפרט, אבל כן. מצד ההשקפה, אני ראיתי בכוונה, כשאנחנו קצת צריכים להיות בתקשורת בשביל להסביר כן. לציבור מה קורה, אני ראיתי תגובות של אנשים בכל מיני מקומות. כמו השם ייקום דמו, וכל מיני דברים מאוד אה, חמורים, כמו שאמרתם, לשון הרע וכולי, זה מאוד מזעזע, בייחוד מי על התורה. שצריך לדעת שבגדרי ההלכה, אני חוזר ואומר, הוא לא בחזקת חפות, הסוגיה נגמרה מבחינת התורה. היא גמורה וחתומה ומנויה. אמ, רק מה? יש דברים טובים שהוא עשה, ויש מעשים טובים שהוא עשה, וזה בסדר גמור, אבל שלא האור הזה ידחה את כל הדברים הלא טובים שנעשו, בייחוד למען הסוגיות הבאות, הלוואי ולא יבואו, כן. שלא כל מיני אנשים עשו הרבה הרבה דברים טובים. ובגלל זה אנחנו, יאללה, ניקח שוחד, איך שנאמר, כן. ככה הרמב"ם כותב, שהקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד, אם עשית הרבה דברים טובים, זה בצד, את הדברים הרעים צריך להוקיע ולהפריץ אותך מהאיסור. מבינים? דוגמה מאוד קטנה, אני אביא, שאם אדם עשה גמ"ח ועשה מלא מצוות ולמד תורה, כמו משה רבנו, אבל ראו אותו עובר עבירה אחת, אחת. אני אקצין בשביל המשל, שחייב עליה מיתה. מה הדין שלו? מה, מה הסנהדרין צריך לעשות? מה התורה אומרת כן. שצריך לעשות? הוא לא שם מלא מצוות בלי סוף, למה התורה בלי להפסיק וכו'? מה הדין שלו? אבל מה אחת שהוא עשה ויש לנו בדין, מה הדין? חייבים להעניש אותו, ואם הוא חייב להמיתה, חייבים להרוג אותו, אבל הוא עשה המון מצוות, לא? זה לחוד, זה דברים שקשורים לבית דין או להפריש מאיסור. צריך לעשות את הדין ואת ההלכה. מאוד פשוט. התורה נותנת לנו כלים להתמודד אה, גם בדברים שלכאורה נראים מורכבים, אבל הם לא, הם פשוטים. בדיוק, רק צריך לדעת את ההגדרות בצורה נכונה. כן. ודבר, עוד דבר קטן חשוב, שאני גם לא יכול להעריך בו, אבל הנושא של ההתאבדות. כן. הוא ביהדות אה, אחת העבירות הכי חמורות שיש. עם בעיות מתמודדים ולא בורחים. ואנחנו מחפשים אקטים חינוכיים. אחד הדברים הכי בעייתיים כביכול, להנחיל כזה דבר שאדם היה לו קשיים, לא משנה מה, והתאבד, זה עצמו צריך להוקיע בצורה חמורה ביותר. אנחנו מדברים פה על חינוך ועל השקפה וכל מיני מילים גבוהות, זה אחד הדברים הכי חמורים שישנם. להנחיל איזה דרך שאדם צדיק זה שהתאבד והיה לו קשיים והוא התאבד וככה הוא ברח, זה עצמו חמור ביותר. כן. הרב, אה, אם שומע אותנו מישהו או מישהי שנפגע מאדם אחר, שעדיין אולי פוגע, למי היא יכולה לפנות? כן, אז אה, אנחנו... או יכול לפנות כמובן, כן. כן, אנחנו, אני לא זוכר את, הפלאפון mm-hmm. בעל פה, או יוכלו להעביר אליכם. את בית דין המיוחד שעוסק בדברים הללו, יש את הטלפון של המזכיר בית דין. Mm-hmm. חשוב לדעת שיש אה, אנשים איתי אישית ועם הרבנים, ואני יודע על עצמי שאנחנו עוסקים בזה לפחות עשר שנים, אם לא יותר, ובכל הסוגיות שעברנו עם כל הפורגים בכל ההיסטוריה, אני בקשר כמעט עם רוב האנשים שהיו קשורים, וחיזוק, ועזרה, והשקפה, וטיפול אה, נפשי וכיוצא בזה. זה לא רק לבוא לבית דין ושלום עליי נפשי, חשוב להדגיש את זה. אנחנו כן. מבינים את הרגישות. אז יש את הבית דין המיוחד שעוסק בזה. יש את הטלפון של המזכיר בית דין, אני זוכר אותו עכשיו, אבל... כן, יש לי אותו, אוקיי, אני כבר... יש לכם? כן. של הרב ליאן. אה, והלוואי ולא נצטרך להשתמש בזה, כן? כן, כן, כן, הרב אוריאן. כן, בדיוק. כן, אז הנה, יש את המספר. חשוב להדגיש דבר אחרון, או אני לא יודע אם יש עוד שאלות בשמחה, אבל כן. חשוב מאוד להדגיש ש... כל הנושא של ה... הוא גם עיין בזה לנפגעות אחרות, של ההתאבדות וכיוצא בזה, שחס ושלום לא יהיה שום נקיפות מצפון לאף נפגעת, לכל מי שפעל במעשים הללו, כי עשו מה שנכון, וככה מטפלים בדבר, זה בחירה שלו, שהוא בחר ככה, זה כבר חשבונות שלו, אבל שחס שלום okay. לא כן. יהיה עוד איזה אה, חטא על פשע, שגם עכשיו הם יצטערו כל החיים, חלילה וחס. כן. נקיות ללא רבב, ככה על פי התורה צריך לעשות. הרב זאת כנראה גרסה עכשווית ל... מלכלך ידיו בשפיר ובשליה. אה, <laughs> אתם נאלצים אה, להתעסק בדברים נמוכים, אבל זה לטובת אה, תיקון העולם. רב ראובן עקר, כן. תודה רבה, שנשתמע בעתיד רק בבשורות טובות בעזרת השם. תודה רבה, כבודו. תודה רבה לכם, בשורות טובות. אז הנה מזכיר, המספר של מזכירות בית הדין המיוחד של הרב אליהו, גם של הרב נקר, שעכשיו שמענו שמטפל בנושאים הללו. אם אתה או את נפגע או נפגעת מקרוב משפחה, ממישהו, מאבא, מאימא, מאח, מאחות, ממדריך, ממדריכה, ממורה, ממורה, מרב, מרבנית, מבן דוד או בת דודה, מסתם שכן, אה, ממישהו בבית הכנסת, ממישהו אה, שגר בסביבה. כל דבר. אם אתם נפגעים, אתם לא אשמים, זה ברור, ואתם יכולים להתקשר למספר הבא. ואני יכול להבטיח לכם שהאדם שיקבל את השיחה יתייחס לנושא בשיא הרגישות ושיא הרצינות. הוא לא יאמר, את השם שלכם ואת פרטי המקרה לאף אדם, והוא לא רק ידון בפרשה, אה, ויגרום לכך שבית הדין כמובן ידון בפרשה, אלא גם ילווה אתכם מכל שאר הבחינות. אז אה, הרב אוריאן, זו אה, מזכירות בית הדין לנושאים הללו, 052 345 5437 052 3455 437 24/7. ברשותך מדי, אני רק רוצה באמת אה, להקריא גם את הטלפון של מרכזי הסיוע, שזה באמת, אה, אני, אני אישית אה, ממליץ לפנות קודם כל אליהם, לפני שפונים לכל אדם אחר, כולל לבית הדין הזה. יש קו חם שפעיל 24 שעות, 1700 708 48 1700 708 48 אחרי זה, זה המרכז הישראלי למוגנות. משם מפנים אתכם למרכז... למומחים חרדים, לאנשים שמטפלים אה, בבנים, אנשים שמטפלים בבנות, כל בדיוק מה שאתם צריכים, את המענה הספציפי הזה, וגם מדריכים אתכם כיצד לפנות לבתי דין, או למשטרה, אה, או לכל דבר אחר. זה הדרך, אנחנו נשמע את הצליל ואחרי זה נדבר עם אה, מחנכת ציפורה גוטמן. חלק... העובדתי אה, של מה שאנחנו יודעים והחלק אה, המצפוני על מה שאנחנו יודעים לגבי המעשים שעשינו והבחירות שעשינו, הרבה פעמים רחוק מהחלק הרגשי. החלק הרגשי שרואה אסון שמתהווה מול עיניו ומתרסק מול האסון הזה, אה, ששומע על החדשות הנוראיות ו... ליבו נחמץ, ששואל האם, האם טעינו במה שעשינו, האם פעלנו לא נכון. איך אנחנו בכלל מתקשרים את זה? איך מתקשרים את זה לילדים, להורים, איך מתקשרים את זה החוצה? אז המחשבות הללו ממלאות את כולנו אמ, החל אה, מרגע התפוצצות הפרשה, אבל בטח מאז החדשות הנוראיות אתמול על אה, אה, מותו הטרגי אה, של חיים ולדר. ציפורה גוטמן, מומחית אה, בתחום של נערות חרדיות, מצבי סיכון, סיכון ומצוקה. שלום. שלום וברכה. ציפורה, אה, את הבן אדם שאני הייתי רוצה לדבר איתו. אה, כשדבר כזה קורה ושהמחשבות מציפות ואפילו התחושה שמשתלטת זה פשוט תחושה של בלבול. אין, אין הגדרה מדויקת מזו. אני חושבת שאנחנו כולנו כ, כחברה, כקהילה, נמצאים במצב מבולבל, במצב שקשה להתמודד איתו. אנחנו בעצם שואלים מי אנחנו אמ, כחברה, מה קרה לנו. אמ, אנחנו בשאלות של אמון מאוד קשות, כי אם אי אפשר כבר להאמין לדמות כזאת, אז למי כן אפשר להאמין? על מה יש לנו להתמך? על מה יש לנו להישען? זה מבלבל מאוד, כי קשה לנו להכיל. פשוט קשה לנו להכיל. ואז בגלל הקושי בהכלה הזאת, חלק מהתגובות, הם, יש, הם מתחיל לפעול מנגנון הגנה. מנגנון ההגנה זה סוג של הכחשה. וכאן קורה דבר מאוד מאוד מסוכן שאנחנו אה, חייבים, ממש חייבים לדבר עליו. שני דברים. אחד, נשמעים קולות שמאשימים את הקורבנות כרוצחים ורוצחות. וזה דבר שלא יעלה על הדעת. הקורבנות הן קורבנות, ואנחנו, ו, והם נפגעו קשות, והן לא אשמות במה שקרה. מי שאשם במה שקרה זה מי שפגע. וצריך לחשוב מה התגובה הזאת יכולה לעשות לעוד קורבנות שתפחדנה לפתוח את הפה כי הן תגדנה יגידו שהן רוצחות ואז נשאלת השאלה בראש כל חוצות ותחת כל עץ רענן למה אין עדויות? אני רוצה לומר לכל המאזינות והמאזינים. שנפגעת ונפגע, אני אדבר בעיקר על נפגעות כי זה סטטיסטית יותר, אבל נפגעת, נפגעת תקיפה מינית זה ייסורי שאו לפתוח את זה ותחשוב נחשוב שהן צריכות לתת עדות למשטרה, וחוקרים אותם על פרטי פרטים ואז מאמתים אותם עם כל מיני דברים ונחשוב שנפגעת שכבר עברה קיבל, קיבלה טיפול ואולי בנתה בית למה שהיא תפתח את זה? היא פשוט רוצה רק כמה שאפשר לשכוח ולהמשיך הלאה בחייה ואני כל כך מבינה כל אחת שלא לא, לא, לא, לא מעידה ולא פותחת את הפגיעה שלה. זה, זה כמעט לא אנושי להצליח אה, כן. לפתוח... כן. הרבה פעמים הם מספרו שזה גם uh, פשוט uh, חוויה חוזרת, חוויה כן, חוזרת ונשנית. אבל עכשיו, את יודעת, כאילו השיח הציבורי, והשיח הציבורי החרדי פתאום סוגר עליהם. במעשה האכזרי uh, של ולדר, מעשה אכזרי כלפי עצמו קודם כל, אבל זה זכותו, אני לא מתערב, אבל כן. מעשה אכזרי כלפי משפחתו וילדיו וכלפי הנפגעות, הוא בעצם כביכול, ועם המכתב שהוא השאיר אחריו, הוא כאילו מאשים אותם בעצם במוות שלו, הוא כאילו מפיל על המתלוננות והמתלוננים את האשמה על מה שהוא עשה, שהוא החליט ליטול את גורלו בידו. זה פשע בל יכופר, זה פשע בל יכופר, ובאמת אין על זה מחילה, וצריך להבין שמי ש... שואלים, המתלוננות פגעו במשפחה שלו. מי שפגע במשפחה שלו זה הוא, שהוא לא חשב לפני. עכשיו, ש... מאיפה אני יודעת? אני לא דיברתי עם אף נפגעת, אבל דיברתי עם אנשים מאוד נאמנים עליי שדיברו ישירות ישירות עם נפגעות. כן. כלי ראשון. אני, אני דיברתי וגם צריך נפגעת, להבין, כן. ו, וגם צריך להבין עוד דבר. דבר ראשון, כמו שאמרתי, אסור בשום צורה שהיא אה, להאשים את, את, את הנפגעות. אין, אין צדיקות גדולות, ואני מבינה לגמרי, והן סובלות גדולות. וצריך להבין לגמרי ולתת לגיטימציה גם למי שלא רוצה. וצריך לזכור, וצריך לזכור שמסביבנו, אנחנו אין לנו מושג מי הם ומה הם וגם נפגעות לאו דווקא שלא, נפגעות, קורבנות, בוא נגיד את המילה הזאת כי זה כן. גם נפגעים וגם נפגעות. כן. נמצאים סביבנו כל הזמן, וכל מילה שאנחנו אומרים, אנחנו אף פעם לא יודעים מי שומע ומה המשמעות של זה. לגמרי. אבל ציפורה אני... כן. כן. אבל עוד נקודה אני רוצה לומר, דבר ראשון שקרה קרה בעקבות המנגנון ההגנה הזה זה, זה פגיעה בנפגעות וההאשמה שלהן. ודבר שני זה זילות גדולה מאוד ברבנים. פתאום יהיה הרב חיים ולדר ושמואל אליהו ויהודה סילמן ושריר רוזנברג. הם נהיו אחרא דערא והפוגע נהיה הרב. וזה דבר שגם, מה קרה לנו? איך, איך אנחנו יכולים? אסור לנו לתת לזה יד. זה שבית הדין בזהירות רבה אמר, אה, יש עדויות, ולבית הדין הגיעו עדויות. לא סתם בית הדין אמר את מה שהוא אמר, הוא לא אמר את זה על סך כתבה בארץ. בית הדין פגש נשים, ופגש משפחות שנהרסו. ובית הדין בזהירות רבה ובאיזון גדול יצא בקריאה. ואז מנגנון ההכחשה פוגע ברבנים ופוגע בכל הסמכות הרבנית ובאמון של הרבנים אז הפכו את הרבנים לכותלי שנים ואף רגרה ואת חיים ולדר הוא נהיה הרב חיים ולדר תגידו מה קרה לנו? אנחנו במצב קשה צריך אבל לדעת שאנחנו במצב מאוד מורכב אבל לזכור ש... ש... שיש לנו קווים אדומים שאותם לא חוסים אה, הרבנית, יש אנשים שקמים בבוקר מבולבלים מאוד. מאוד מאוד מבולבלים. כן. לפני כמה שבועות, כפי שאמרת, רבנים מתוך הציבור החרדי, הרב סילמן והרב רוזנברג, בייס דין שנוסד על ידי הרב קרליץ זצ"ל, הבייס דין של רב ניסים, כמי שמכנים אותו בבני ברק, נכון. אה, אה, כתבו את מה שכתבו ואנשים הוציאו את הספרים מהבית. ואז אתמול הם מקבלים ציטוטים בשם הרב גרבי ראשון אדינשטיין, שלשון הרע חמור יותר מכל דבר אחר. ופותחים בבוקר את העיתון, ורואים רואים זצ"ל, זכר צדיק לברכה על חיים ולדר, אותו עיתון שבעצמו פיטר אותו לפני תקופה. למי מי, מי המשענת שלנו? אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים, זה באמת, זה המצב, ואין לנו, זאת אומרת, נשאר אנחנו והקדוש ברוך הוא, אין אמצעים, אין, אין, אין אין אנשים, סליחה, אני במקום ציבורי, אין אמצעים, אין אמצע, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ובאמת, הסיפור, הסיפור הזה הוא סיפור מבלבל מצד אחד. אני גם מתביישת במה ש... בהתנהלות אה, הנוכחית של, של העיתונות החרדית, אבל אני גם רוצה לתת כבוד גדול לקהילה החרדית, שפעם ראשונה, פעם ראשונה, אה, אה, שהחברה החרדית נדתה מתוכה ופעלה באופן אקטיבי נגד חשוד כפוגע מינית. וזה התבגרות גדולה של החברה החרדית, ועידוד גדול שעשינו צעד קדימה, והפוגע הבא עכשיו רועד מפחד. כי זה כבר לא סבב מלמדים, וזה לא סבב בין קהילות בעולם. היה בתוכנו אדם שחשוד כפוגע, והחברה החרדית התבגרה למעשה ואמרה, לא בבית ספרנו, לא בקהילתנו. זה דבר אחד שאני רוצה לומר. דבר שני, יש שאלות גדולות, מה קרה? פה? אז מי אנחנו? אני רוצה לומר אמירה מאוד ברורה. הארמון הכי מפואר בעולם, הגדרה הכי יקרה, העיר הכי יקרה. רבנית, סליחה, סליחה, אנחנו דברים כל כך חשובים ואנחנו לא כן. נפסס מילה. יש לנו איזושהי בעיה בהקלטה. בשידור. אם תוכלי לזוז טיפה אולי, שנשמע יותר טוב. כן, אני אנסה. אמ, אני אומרת כן. יש לנו גם שאלות כבדות משקל בעצם. אם זה חרדים, אז בעצם למה שנהיה חרדים? אם, אם פני, פני היהדות החרדית כזאת, אז, אז מ, מ, מי אנחנו? ו, ולמה שנהיה חלק מזה? ומה קרה לנו? ואני רוצה לומר אמירה מאוד מאוד בסיסית. מתחת לבית הכי מפואר, לעיר מתחת לסביון ומתחת לטירת ווינסדור באנגליה, יש צינורות ביוב. אין מבנה מפואר ויקר ככל שיהיה שלא זורם מתחתיו שלא, אה, ביוב. כן. וגם אין חברה אין חברה בעולם שאין לה צינורות ביוב. והחברה החרדית היא טירה מפוארת, וצריך לזכור שמדובר על יחידים בתוכה. וגם לחברה החרדית יש צינורות ביוב. ואת אשר יואב השם יוכיח. בתוכנו יש, יש, יש דברים שצריך להוקיע. וזה שיש לנו צינורות ביוב, כי זו דרכו של עולם, כי אין בניין מפואר בלי צינורות ביוב. ואנחנו בניין מפואר, וקהילה מפוארת, ועולם ערכים מאוד מאוד חזק. והעובדה שבפרשייה הזאת בית דין הוציא, הורה להוציא ספרים מהבית. זו התקדמות עצומה וכבוד גדול לקהילה שלנו. אז צריך לזכור שמדובר ביחידים. נכון שהסיפור של חיים ולדר, בגלל שכאילו כולנו הכרנו אותו, כולנו פגשנו אותו בצמתים כאלה ואחרים, ולאנשים שהכירו אותו מקרוב הם ממש, הם גדולי המכחישים. אני חווה בתוך קהילת, קהילת נשים מטפלות, נשים שעבדו איתו קרוב מאוד בעיריית בני ברק, שממש עובדות בהכחשה, כהגנה על עצמן. אנחנו צריכים לזכור, צריכים וצריכות לזכור שבתור קהילה אנחנו צריכים להיות גאים במה שקרה אני מלאת חמלה על המשפחה שלו, אבל מי שהתאכזר למשפחה שלו זה חיים ולדר. לצורך העניין כחשוד. אה, אה, ומי, ש, ומי שבמסר שלו, של איך מתמודדים כל החיים, כנראה יש פער גדול בין לכתוב ליד מקלדת לבין לעשות מעשה. איך להתמודד עם קשיים הוא בחר בדרך הקלה. ו- ודרך שהיא לא דרך של תורה. והמסר שהוא השאיר לצעירים והצעירות ולקהילה זה לא מסר של של, של, של, של יהודי אמ, שאמון על דרכה של תורה. ואנחנו, אני אומרת, שני, שני הנקודות האלה שאמרתי צריך לזכור, אנחנו בקושי מאוד גדול, אנחנו בשום פנים ואופן לא מאשימים את הנפגעות, וההפך, אני רוצה לעודד כל נפגעת שהיא להגיע, יש להם צורות שונות, אם לא למשטרה, שאני מבינה את הקושי, אז לבית דין ולפתוח דברים, ואסור לנו לשכוח שהרבנים הם עדיין, הם הפנים שלנו, ולא, אי אפשר, בשום פנים ואופן אי אפשר להוריד לא את הרב שמואל אליהו, לא את הרב סילמן, לא את הרב שריל רוזנברג, לדרגות נחותות, כן. כי קשה לנו להתמודד. ציפורה, אנחנו כמובן בסוף אה, האייטם אה, נקריא את אה, מספרי הטלפון של ארגוני הסיוע ושל בית הדין המיוחד. ציפורה, הילדים. אה, הרבה חברים שלי ואנשים מסביבי ואנשים שאת יודעת אין רהוטים מהם שואלים את השאלה הזאת שוב, מה עושים? איך מדברים עם הילדים? הילדים חוזרים היום הביתה, הם שומעים, הם יודעים, הם מכירים את המושגים, חלקם בשוק, חלקם בהלם, חלקם בוחנים אותנו בזה שהם שואלים ו... ומה עושים? אני חושבת שהסיפור כאן הוא סיפור של מורכבות. אנחנו חיים בחברה החרדית די בעולם של שחור לבן, והסיפור הזה מציב בפנינו מורכבות. וצריך לומר לילדים, דבר ראשון, אמ, שקרה מקרה מאוד עצוב. אה, אין ספק, וקשה לנו להכיל אותו. ומצד שני, כמה ש... העוגן שלנו זה הבית, ואם קורה משהו לא טוב, אה, לדבר על זה. ולא לחפות עליו. זאת אומרת, אפשר לעשות הפרדה, הספרים שלו יפים ונהנינו מהם, אבל האיש הזה, מסתבר, בעקבות מה שבית הדין אמר, הוא לא משקף דעת תורה, והוא לא משקף אותנו, ולא ידענו. לא ידענו, יש בתורה חכמים להרע, נבל ברשות התורה, גם אנחנו יודעים שיש אנשים שבשם התורה ובדמות של תורה הם לא אנשים טובים, אנחנו לא ידענו. כי אנחנו חברה שלא מדברת לשון הרע, אז לא ידענו מזה. אבל עכשיו שזה התגלה, נכון שנהנינו מהספרים שלו, אבל מכיוון שגם ביהדות יש את העניין של נפש היוצר ביצירה, מכיוון שבית הדין אמר שכנראה שהוא פגע, אז אנחנו נוציא את הספרים שלו מהבית. אבל צריך לזכור שזה עשבים שוטים. והקהילה שלנו, כמו שאמרתי, הדוגמה של הבית והצינורות ביוב, והקהילה שלנו קהילה טובה ואנשים טובים, זה דבר אחד, בשביל לעשות סדר בדברים, זה לא ש... אסור לצאת למקרה הזה להשחיר את פני הקהילה החרדית, כי זה לא, כי זה לא משחיר את פני הקהילה החרדית. זה פעם אחת. פעם שנייה, לעודד את הילד מאוד, את הילדים, לפתיחות. ואנחנו כהורים צריכים לעשות אימון מאוד גדול, שגם אם הילד או הילדה שלנו מגיעים ומספרים לנו סיפורים קשים, שידעו ש, ש, שאנחנו נקשיב להם ולא ניבהל ולא נתקוף אותם. כי כשילד ידע okay. כן. שהוא יכול לדבר עם אבא ואימא על מלמד פגע בי, או, או, או, או או גיס, או הדוד, או הגיס, או השכן, ואבא ואימא לא ייבהלו, אלא יעזרו ויגנו, ויש שיח פתוח בנושא, אה, עד הילד ידע שהוא לא צריך לפחד. אבל ברגע שהוא ידע שאם הוא יפתח משהו ההורים יקטלו אותו, או ידחו אותו, או לא יאמינו לו, אז זה גורם להשתקה ולפחד מאוד גדול. אז שני הדברים האלה, גם לעשות סדר בנושא של, שלנו כקהילה, של חברה חרדית, שזה לא, הוא לא, הוא לא מייצג אותי, הוא לא מייצג אותך, הוא לא מייצג אותנו. הוא הציג את עצמו בדרכו לא דרכנו ואנחנו כן. מוקיעים אותה להפריד בין הספרים והכישרון כתיבה למעשים. כן, ואת יודעת מה? אני רוצה גדולה. להגיד, זה לא, זה לא רק להפריד. חיים ולדר, ופה אני אומר, אה, אני, אני, אני, אני גם אומר משהו אישי. אני מכיר את חיים ולדר הרבה שנים וגם עבדתי איתו, הוא גם היה מאזין שלנו וגם היה מרואיין כאן בתוכנית. וחיים ולדר הוא הסופר החרדי הראשון שכתב על אה, פגיעות מיניות לילדים חרדים. בילדים מספרים על עצמם שתיים, מי שמכיר, כן. זה סיפור שכל ילד חרדי הכיר, אמנם הוא כתב את זה תוך כדי הכללים. הוא רב עם הרבנים בבני ברק כדי לפרסם את הסיפור הזה. זה סיפור נכון, באמת באמת הוא נלחם בשביל שהדבר הזה. והסיפור הזה משכנע ילדים להתלונן. זאת אומרת, למפלצת, לטורף המיני הנוראי הזה, אה, אה, היה אה, את הצד האחר, שהצד האחר הזה פתח בשביל ילדים עולם מסוים, וצבא עולם מסוים. וזה כן. העולם שלנו, נרצה ולא נרצה. העולם שלנו מכיל לפעמים באותו אדם את המפלצת הנוראית ביותר. אבל לא גם זה. צדדים אחרים. אני רוצה להוסיף ולומר שהרבה פעמים אנחנו רואים בפוגעים מינית שהם מאוד מגבירים איזה צד אחד שלהם בטוב כדי לחפות על הצד הרע. אנחנו רואים, יש לי המון המון תבונות של, של אה, אה, יש אה, פוגע מינית מפורסם, אנחנו לא ננקוב כמה בשמות, יושב בכלא, שאמרו שתפילת מנחה שלו ביום חול שקול, נראית כמו תפילת מנחה, כמו תפילת יום כיפור אצל אנשים רגילים. כן. פוגע אחר ישב כולל שבת כל הלילה במ, עם רגליים במים קרים ולמד תורה כל הלילה וזה פורסם איזה, איזה איש... זאת אומרת, יש משהו ופוגע מינית בחיית טרף, שבשביל, כנראה קודם כל בשביל עצמו, להגיד לעצמו אני לא כזה גבוה, כן. הוא מפתח איזה חלק מאותו, שזה מה שהציבור רואה. ציפורה. וצריך להיזהר מזה מאוד. כן, רבנית אה, ציפורה גוטמן, אני רוצה להודות לך אה, על השיחה הזו. מחנכת, עוסקת אה, בחינוך הרבה שנים. תודה רבה על הדברים הללו. שיהיה בשורות טובות. שיהיה בשורות טובות. תודה רבה. אני אקריא את קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית. 1202 נשים, 12 2-0-3 גברים. לנשים דתיות 6-7-3-0-0-0-2 לגברים דתיים 3 2 8000 אפשר גם דרך הוואטסאפ 0-5-2-8-3-6-1-2-0-2 כן. אנחנו מודים לנתנאל אה, ינובר על עריכת התוכנית הזאת, אה, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג. אנחנו מנדי וביטן משתדלים אה, לעשות טוב. נהיה פה מחר בשמונה. מקווים מבשורות יותר טובות להתראות. אנחנו שומעים שהסופר חיים ולדר פורש מכל עיסוקיו הציבוריים כן. בעקבות תחקיר הארץ שמביא עדויות על ניצול מיני. אנחנו אומרים בוקר טוב אה, למי ש... עצום מיני של קטינות, מדובר שיש שם אפילו קטינה בת 13. עבירות מין אה, לכאורה. אה, אגב, רק ייאמר שמתחת לגיל 14 אין דבר כזה אפילו מין בהסכמה, הרי גם אם הוא לשכב עם ילדה מתחת לגיל 14 זה אונס בכל מקרה. שלום אהרון רבינוביץ' כתב הארץ שעשה את התחקיר בפרשה. עם שירה אלק, בוקר טוב. כן, בוקר טוב. ושנה אהרונסון, שנה? אהרונסון מנכ"לית... שנה, כן. שנה. מנכ"לית ארגון מגן. שמפעיל את תנועת לא תשתוק. אה, אהרון, מה זה נכון. אומר שחיים ולדר פורש מעיסוקיו הציבוריים? אתה רוצה את ה politically correct או שאתה רוצה את האמת? תתחיל ב politically correct, אם זה לא יספק אה, אותנו, נעבור לאמת. <laughs> אוקיי, אה, תראה, קודם כל זה כמובן אה, צעד, אני קורא לזה כלשהו בפרשה, ברור שזה הגיע אחרי לחצים מאוד מאוד כבדים שהופעלו עליו גם ב"תד נאמן" וגם בעיריית בני ברק, שבעצם אמרו לו, כדאי מאוד שתודיע שאתה משאה את עצמך לפני שאנחנו נעשה. למה הם לא מאמינים לו? הוא הרי אומר לא היה, לא נברא, פס, עם טיפוליגרף וכולי, הכל בדיות. תראה, קודם כל אני לא יודע אם הם לא מאמינים לו, אבל הם מבינים שהם נמצאים בבעיה, הם נמצאים במלכוד מאוד גדול. יש, אה, אני אתן לכם סקופ, אתם אוהבים סקופים, אני אתן לכם סקופ. לא, לא, אל תיתן, אה, לא, לא, לא, סליחה, לא, זה לא, פוגע בנו, סליחה, תמשיך בפוליטיקה. בוא נוותר, עקיבא וכאן אנחנו נוותר. אה, הייתי השבוע אה, אצל, זומנתי על ידי אחד הרבנים הכי בכירים שיש בבני ברק בשביל לספר לו בעצם על הפרשה. זימנו אותי ואת שיראל, פלג, אה, שכתב יחד איתי את התחקיר, אה, לתת אה, מה שנקרא סקירה על הפרשה. אמ, וכשאמרתי לרב, אז שכבוד הרב אולי הוציא מכתב ש... אה, יגיד לנפגעים לבוא ולצאת ולספר. אמר לי אהרון, אתה יודע איך זה עובד, אני לא יכול לעשות את זה. דבר אחד אני אומר לך, תמשיכו להפעיל לחץ מהציבור מלמטה כלפי מעלה. אוקיי? זה רב מהמיינסטרים החרדי, מהבכירים ביותר. תפעילו את הלחץ מלמטה כלפי מעלה. אז לכן אני חושב שבלתד נאמן, בכל חי, במקומות האלה, הבינו את, את, את גודל הלחץ שמופעל עליהם כלפי מטה, הם מרגישים את הציבור. לא, אבל אני שואל, האם, האם בעצם, ימים, לא, התכוונתי לשאול, האם מנהלי קול חי או יתד נאמן, כבר בבירורים העצמאיים שלהם, הבינו שיש שיש, משהו וההכחשה של ולדר אין, היא לא היא לא מחזיקה מהם. אז קודם כל אין לי תשובה ברורה לעניין, אני יכול רק להגיד שמבחינת השיח הציבורי שאני רואה ושומע ומקבל פידבקים מהרבה מאוד מקומות, אין ספק שהסיפורים שהתחילו לצאת אחרי התחקיר, אוקיי, בעקבות התחקיר, ברשתות החברתיות וגם מפה לאוזן בציבור הציבור החרדי, אתם יודעים טוב מאוד איך זה עובד. כל אחד מספר על גיסתו שסיפרה לו על... אה, כן, אבל יש גם הרבה דמיונות בגיסה הזאת, בסיפורי הגיסות יש הרבה דמיונות. אבל כשזה יוצא מהמון מקומות, כן. והרבה מאוד סיפורים, אז זה כבר לא אה, משהו, והציבור לאט לאט זה מתחיל לחלחל למטה, מתחילים להבין שזה אכן נכון. וזה היה מאוד קשה בהתחלה באמת לעכל את זה, כי זה לא סתם עוד איזה מישהו בציבור, זה חיים ולדר, זה דמות אהובה ונערצת, ואנשים היה קשה מאוד לקבל שבן אדם כזה עושה מעשים כאלה. שנה אהרונסון, אה, את אה, מנכ"לית ארגון, אה, אחד הארגונים הראשונים שפועלים נגד פגיעות מיניות בציבור החרדי, נכון? כן. ממתי את יודעת, או מתי שמעת לראשונה על חיים ולדר בהקשר הזה? אני חושבת שזה היה חושבת שהם הראשון שהתחלנו לשמוע היה לפני בערך חמש שנים, אבל כמובן זה היה על ידי אנשים נפגעות שלא היו מוכנות בכלל לדבר באופן פומבי, אה, לפנות למשטרה, שום דבר, אה, לפעמים גם לא לספר לנו את השמות שלהם בכלל. אבל אה, כן שמענו ואני יודעת שאנחנו לא היחידים שכבר אה, לפני כמה שנים אנחנו שומעים סיפורים, מקרים, דברים, אה, כל מיני שמועות אה, עליו. הוא נהנה, הוא, הוא נהנה מגיבוי, אה, את רואה, גיבוי אה, של אה, גופים, כי לא ראיתי, כמובן רבנים יוצאים, אבל... את חושבת שבמקרה של חיים ולדר ספציפית, שנגיד למי שלא הכיר, הוא סופר, אה, לא רק סופר ילדים, הוא סופר מאוד מאוד פופולרי, אה, כותב ביתד כן. נאמן 30 כן. שנה. דווקא פה, תקני אותי, האם יש פה איזה, איזה שינוי גדול בפרשה הזאת, שאנחנו רואים שגם ביתד נאמן סוג של אה, מבהירים לו שיפסיק לכתוב, וגם בקול חי הורידו שוב את התוכנית שלו, וגם באושר עד הורידו את הספרים מהמדפים. יש פה שינוי? בטח, בטח. אני, אני חושבת שאנחנו כולנו יכולים להסכים שלפני עשר שנים, לפני אולי אפילו לפני חמש שנים, בציבור החרדי זה לא היה קורה. אנשים פשוט לא היו בכלל, אה, אני לא חושבת שבכלל היו מתייחסים לזה, לפחות, אה, לפחות היה לוקח הרבה זמן, בוא נגיד ככה. אז עכשיו, כשאנחנו מתחילים לראות התפתחויות כאלו תוך שבוע, זה כן, בטח שזה התקדמות חשוב. למה זה? אני חושבת שזה בגלל, אה, אנחנו יכולים ממש להודות לכל הנפגעות והנפגעים שבכל השנים האחרונות מתחילים לספר את הסיפורים שלהם שהם אלו שבאמת הביאו את כל הציבור מהמקום הזה של אצלנו זה לא קורה ואוקיי, אצלנו לפעמים זה קורה אבל זה יותר טוב מתוך הציבור הכללי, החילוני, לא יהודי ועכשיו יש יותר מה אה, שמבינים שלא, אצלנו זה קורה כמו בכל מקום, יש לנו בעיה, אנחנו צריכים לטפל בו. כן, שם את חושבת... לצערי זה לא כולם, אבל <laughs> אנחנו מתקדמים לשם. את חושבת חושבת שיש התכחשות לבעיה, לא לאיך לפתור אותה, זאת אומרת, כאילו, אני לא, אני, שאני הייתי ילד ונער, אני לא זוכר שהייתה איזושהי התכחשות לבוא ולהגיד שאצלנו אין פדופילים ואצלנו אין אנשים, כאילו, זה היה משהו מאוד uh, בתודעה. ופשוט הדרכי טיפול היו פנים קהילתיים, לא, לא בפומבי. אני, בתוך הציבור החרדי אני יכולה להגיד שכשאני גדלתי אף פעם לא דיברו על זה. מה שאמרו עליו, מה שהם דיברו עליו היה הרבה להיזהר מאנשים זרים, stranger danger, זה היה משהו שדיברנו עליו. אבל זה היה כזה מובן שאנשים בתוך הציבור שלנו, זה לא... אני לא יכולה להגיד שדיברו על פדופיליה, לא דיברו על זה בכלל, המילה זה לא היה משהו שהיה ידוע אליי לחברים וחברות שלהם, לא דיברנו על זה. אבל אה, כשהתחלנו לדבר על זה, הפעם הראשון, כל ה... כשאני התחלתי לשמוע על זה לפני, לפני 15 שנה, כשממש התחלנו לדבר על זה, האמירה היה, אבל אצלנו זה לא קורה. אצלנו, נכון, זה, ב, ב, זה בעולם הערכה, כן, זה קורה לפעמים, אבל אצלנו כן. זה לא קורה. יש אמירה שפחות מבציבור החילוני. נכון, פחות מבציבור החילוני, זה לא צודק, דווקא אני זוכר מודעות גדולה, אבל לא חשוב. אהרון, כמה שמות יש לך בפנקס? עשרות. עשרות? כן. עד כדי, לא, אבל מה, בסדר גודל של ולדר ומשי זהב? אה, מבחינת הכוחם במגזר? אני, כשאני דיברתי עם אנשים אמרתי שזה הכי קרוב שאני ראיתי למשי זהב. אה, בוא אני אסביר פה פשוט. לא, לא למרות שמשי זה משהו אחר. קודם כל משי אף אחד לא היה מופתע. שתיים, משי בסוף כוחו לא היה מתוך המגזר החרדי, אלא מחוץ למגזר החרדי. אני מדבר קודם כל על ההיקפים של הפגיעות, אה, זה מה אוקיי. שאני מתכוון. צריך להבין, העדויות שיש לי זה עדויות גם על ילדים בנים. אוקיי, החל מגיל 9, גיל 12, 14, אה, ואותו דבר גם כן על ילדות. אנחנו מדברים על מעשים... אתה מדבר על ולדר? על ילדים בגיל 9? על ולדר, על ולדר כמובן. ילדים בגיל 9, אוקיי. כן, אני מדבר על... אה, אה, מעשים של, על, על סיפורים ועל מעשים שהם בכוח. אה, זאת אומרת, ההיקפים, המגוון, ה, זה, זה באמת חריג מאוד, מאוד מאוד חריג, אה, אבל אני חושב ש... אה, הדבר הכי חשוב שקרה פה בעצם בימים האחרונים, למעשה ביממה האחרונה, ממש ב-24 שעות האחרונות, זה שהממסד החרדי, לראשונה, אבל הממסד אני מתכוון ממש למיינסטרים, מיינסטרים החרדי, שממנו מגיע חיים ולדר, נאלץ אולי בפעם הראשונה להתמודד הד און עם הנושא של פגיעות מיניות. אתה יודע, יתד נאמן וכל חי זה מקומות שבהם הנושא הזה של תקיפות מיניות הוא לא מדובר בכלל. אבל למעשה מה שהתרחש אתמול זה פעם ראשונה שיתד נאמן וכל חי מדברים על פגיעות מיניות, אמנם לא מדברים על זה. הם לא מדברים על זה בעיתון, אבל כן, אה, נכון, אהרון, אתה קצת צעיר. למעשה דיברו על זה. אני אסמס לך עוד תכף איזה סיפור שהיה אה, לפני כ-20 שנה ביתד נאמן. אבל אה, תגיד... חיים, בקצב הידיעות שאתה אוקיי. מביא לי ככה בשידור, אני אעלה לא, כל בוקר. אבל תגיד, <laughs> תגיד, אבל ולדר, תראה, ולדר עבד בעיריית בני ברק, הוא היה אחראי הרי מטעם עיריית בני ברק לאיזשהו מרכז לטיפול בנוער במצוקה. אתה רוצה להגיד לי נכון. שאף אחד לא ידע, לא הריח, לא שמע, לא חשד? ידעו. מי ידע? מי? ידעו, יש לא עובדת אחת, ולא שתיים, ולא שלוש, בעיריית בני ברק, שבמשך המון שנים, אני מדבר על יותר מעשור, ידעו, חששו, אה, אה, בוא נאמר במסדרונות אה, עיריית בני ברק, האירוע הזה הוא לא אירוע שמפיל אנשים לרצפה. במשך עשרות שנים, במשך עשרות שנים יודעים שיש מישהו שמנצל מינית, פוגע מינית, וזה אירוע שעד שאתה ושירה אלק באתם, ממשיך כרגע. כרגיל. הסיפור המוקדם ביותר שאנחנו קיבלנו מלפני כמעט 30 שנה. זה הסיפור המוקדם ביותר שקיבלנו, והסיפור האחרון שקיבלנו הוא לפני כמה חודשים, אוקיי? אמ, כן, בעיריית בני ברק ידעו, אגב, גם רבנים בבני ברק ידעו, לא יודע אם הם ידעו על קטינות, על קטינים, דברים מהסוג הזה, אבל הם בוודאי ידעו שהאיש לא ממש כשר, אוקיי? כמו שאמר לי אותו רב שזימן אותי אליו, נתן לי איזשהו סיפור ספציפי על חיים ולדר, והוא אמר לי, אני מבחינתי הסיפור הזה מספיק, אתה לא רוצה כן. לספר כל שאר הסיפורים. אני חייב להגיד שאני אה, הופתעתי, אבל אה, כנראה שאני כבר... הופתעת? כן, מאוד הופתעתי על ולדר. אני שמעתי לפני אה, בערך שלוש שנים. אבל כנראה שאני לא חי את הסצנה הבני ברקית. לפני בערך שלוש שנים שמעתי את השם ולדר יחד עם משי, אבל באמת, למשל, כשאני מצייץ בטוויטר שבחים לתחקיר, אז אנשים כותבים לי, יש פה מקרה וחצי, מתחילים לשלוח לי כל מיני הכפשות על האנשים האלה, אומרים, עבר פוליגרף, צודק, כאילו, יש פה עדיין... תחושה ש, שקצה הקרחון שנחשף, בוא נגיד, הוא... הוא... הוא, הוא צריך הסבר, לא? זה, זה נכון, אבל ביממה האחרונה אני מוכרח לומר שאתה רואה ממש איך השיח השתנה, אה, ובאמת, תודות ל, ל, להחלטות שהתקבלו בכל מיני מקומות, באמת, כמו שאתה אומר, לרשת אייכלרס מניו יורק זה התחיל בכלל לראשונה, ואז עובר למגזין אותיות שאומרים שאנחנו יותר לא מפרסמים אותו, ואז המגזין של, של בלז, ואז אה, הרב שמואל אליהו אומר להוציא את הספרים שלו, ואושר עד מוציאים את הספרים שלו, וכל חי, ואז יתד נאמן, וירד בני ברק, אתה רואה ממש את, ה, את הלבנות בחומה, אתה יודע, נופלות אחת אחרי השנייה. אנחנו חייבים לסיים. אהרון רבינוביץ' כתב הארץ אה, עשה את התחקיר ביחד עם שירה אלק על חיים ולדר ושנה אהרונסון, מנכ"לית ארגון מגן שמפעיל את תנועת לא תשתוק. אה, תודה ותמשיכו בעבודה חשובה. בבקשה, יום טוב. דו התינוך היינץ. היא מובהקת, זאת אומרת, באמת מהמון המון המון כיוונים שונים והרבה מאוד מקורות. אה, עדיין לא ברמה של סיפורים מקרי ראשון, אלא הכל היה בגדר של שמועות. התחלנו לחפור בנושא, ובהתחלה לא הצלחנו להגיע לאיזשהו משהו אה, קונקרטי, מבוסס, וכבר חשבנו לרדת למעשה מהסיפור, אבל אז הגיע סיפור אחד, אה, והוא היה מאוד מבוסס, והבנו למעשה שחיים ואדר לכל הפחות פעם אחת פגע מינית, וכפי שאת ואני מכירים, בדרך כלל זה לא רק פעם אחת, ולכן המשכנו לחפור אה, ולחפש. וכשאתה אומר מבוסס, איך הגעתם למסקנה שזה סיפור איתן, שעומד איתן, שאין עוררין על... על כך שהוא היה. של דבר כשאתה מגיע ומצליח לדבר או, או לגרום לנפגע או נפגעת, במקרה שלי, במקרה הזה נפגעת, אה, לדבר, כשאתה מגיע לכלי ראשון של בן אדם או של אישה שלא מעוניינת בכלל בחשיפה. זאת אומרת, אה, היא לא מנסה אה, לגרום נזק לבן אדם, היא לא מנסה לנקום בבן אדם. היא מבחינתה לא רוצה בכלל לחשוף את הסיפור בהתחלה. אה, וכמובן שבסופו של דבר כאשר היא מספרת את הסיפור, אתה הולך ומצליב את הפרטים שהיא מספרת. מספרת לך. אה, אם למשל היא מספרת שלפני, אה, נניח עשור, היא סיפרה לחברה או לכמה חברות, mm-hmm. אז אתה הולך לאותן חברות ושואל מה בדיוק סיפרו, מה בדיוק היא סיפרה לך. וגם אה, אם נניח היא סיפרה למטפלת לפני כך וכך שנים, אז אתה הולך למטפלת שלה ושואל מה היה בטיפול. כמובן הכל באישור שלה, שאני יכול לשוחח עם המטפלת שלה על, על המקרה, ש, על הטיפול שלה. דרך אגב, לא משהו שזה, היא כבר הזכרת את העניין של הפוליגרף, אה, היא גם עברה פוליגרף, אנחנו מבחינתנו לא מייחסים לפוליגרף אה, משקל משמעותי אה, מטבע הדברים, זה עניין כלי משפטי שאנחנו השתמשנו בו במקרה הזה, אבל אה, את האמת שלא היינו צריכים את הפוליגרף. אוקיי. מכיוון שהסיפור שלה היה סיפור מאוד מאוד קוהרנטי. הפרטים מאוד חיים, מאוד ברורים, אה, ממש לפרטי פרטים של כתובות, של זמנים, לאיפה לקח אותה, מתי לקח אותה, מה היה שם, ממש לתאר את, ה, את האירועים. אה, זה כמובן לא שיחה אחת ולא שתיים, זה המון המון שיחות, וכל הזמן חקירות ושאלות ולראות את ההצלבות שבאמת הפרטים שהיא מספרת הם פרטים שכל הזמן חוזרים על עצמם. מדויקים אה, וכמובן ביחד עם כל המעטפת מסביב של האנשים שידעו בשנים האחרונות ממנה אה, אתה יכול להציג סיפור ואז אחרי שאתה מבסס סיפור אחד כשאתה שומע עוד סיפור ועוד סיפור ועוד סיפור ולמעשה מעבר לשלוש תלונות שאנחנו הצגנו בכתבה הגענו לעוד 15 סיפורים אה, יש בידיכם עדויות של 15 נשים נוספות שמ... לא נשים, לא אמרתי נשים. אוקיי. יש שם אוקיי. יש שם גם גברים mm-hmm. וגם נשים, זאת אומרת, גם קטינים שהיו אז בזמנו, ילדים, mm-hmm. וגם קטינות. ו... 15, 15 עדויות. כן. על ש... אה, פגיעה מינית לכאורה. על פגיעה מינית, ב- נכון. ב- בילדים. שאנחנו לא יכולים להביא אותה. אמ, את העדויות אתם לא יכולים... לא, למה כן, בעצם? כן, מחשש של האנשים. אני... זאת אומרת, גם היום אחרי שהכתבה יצאה, ומגיעים אלינו סיפורים נוספים. אנחנו יודעים גם על סיפורים מהשנים האחרונות. הנשים או הנפגעים במקרה הזה אה, מאוד מאוד חוששים. זאת אומרת, אה, פחד אימי מבחינתם. אה, גם ממנו וגם מהתגובה. את יודעת, רואים ש... בוא נעצור לרגע וניקח צעד אחורה לטובת... לטובת מאזיננו שאינם אה, נמנים על החברה החרדית. כן. מי זה חיים ולדר? חיים ולדר הוא הסופר, האיש חינוך, אה, אולי הבן אדם שנחשב למבין בחינוך ילדים הבכיר ביותר בציבור החרדי, כתב עשרות עשרות ספרים, אה, רובם לילדים, אין ילד חרדי שלא קרא את ספריו, גם אני כמובן גדלתי על הספרים שלו, אה, מכיר את חלקם בעל פה, ו... הוא נחשב למקורב לכל האליטה הרבנית, הפוליטית, התקשורתית. תרבותית, ממש ההגדרה המזוקקת של מיינסטרים חרדי, זאת אומרת לא מישהו שהוא מהשוליים, וההגדרה המזוקקת לאליטה ולאיש ולסופר אה, ולאיש חינוך. זה בעצם האיש. Mm-hmm. אז בין היתר הוא מנהל את המרכז לילד ולמשפחה מטעם עיריית בני ברק במשך עשורים. הוא כותב טור ביתד נאמן, מה שנחשב למדורת השבט של המגזר הליטאי החרדי אה, במשך 30 שנה. אה, הבן אדם זכה בפרס ראש הממשלה מגן לילד. הוא בן אדם שהוא האוטוריטה החינוכית-טיפולית אה, לילדים בציבור החרדי. זה אליו הרבנים מפנים את הבעיות, את הסיפורים הקשים, שיטפל בהם. וזה אדם עם הרבה כוח? זה הרבה מעבר לכוח, זאת אומרת, זה בן אדם שהוא, שוב, <laughs> אה, דמות נערצת, אהובה, זה, זה, זה, זה מישהו ש... ודווקא בגלל זה כל כך קשה באמת לאנשים לקבל את זה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא רק כוח, נגיד משי זהב היה בן אדם עם כוח ומחובר לכל מיני מוקדים כאלו ואחרים, אבל, אבל אצל ולדר זה הרבה יותר מכוח, זה בן אדם שהוא אהוב, זה בן אדם שהוא נערץ. אם אני אעביר את זה לסופרים, אה, את יודעת, חילונים שמוכרים אה, אה, לא, לא, במגזר של, לא במגזר החרדי, אז השמות הם ידועים. כמו השוק של חלק מהאנשים היה להבדיל, כן? עם עמוס עוז, להבדיל, כי מדובר כאן אה, במסכת שונה לחלוטין. נכון. שונה לחלוטין. נכון. אמ, אבל... היטבת להגדיר. אוקיי. אה, וזה אדם, אה, אחד הדברים, נשאל אחרת, הופעל עליכם לחץ שלא לפרסם את התחקיר הזה? למין הרגע שנודע למי שנודע שאתם עובדים על זה, ובסופו של דבר מדובר בקהילה קטנה, צפופה כזאת או אחרת, כן. איש מאוד מוכר. הופעל עליכם לחץ שלא לפרסם את, את הסיפור? אז ולדר ידע כמה חודשים ש... אה, אנחנו עובדים על הסיפור, בין היתר, מכיוון שבאמת פנינו להרבה מאוד אנשים ולהרבה מאוד ילדים, וניסינו לברר, אה, אה, זאת אומרת, מה היה בעבר, וזה נודע לו. וזה אה, איכשהו גם התפרסם בציבור, כמה פעמים התפרסם שאו-טו-טו עומד להתפרסם תחקיר וכולי וכולי. לא היו איומים, אני מוכרח לומר, לא היו איומים. אגב, ברוב התחקירים שלי, לא זוכר שאיימו עליי באופן מובהק, אולי חוץ מתחקיר אחד, היה את ההצעות הסטנדרטיות שאני מקבל לפני כל תחקיר. שאין מה? מה עם ההצעות שאין אה... הצעות של בוא קח כסף ותרד מהסיפור, פשוט 아, אה, מאוד. אה, ממש ככה? בוא תיקח... כן, לפני כל תחקיר אבל אני מקבל את זה. באמת? זה לא משהו שהוא חריג. מנישואי התחקיר שלך? כן, זה כמובן לא הוא בעצמו, זה בדרך כלל שולחים מישהו. אה, ההצעה הפעם הייתה הצעה של קח מאה אלף שקל, תעשה תחקיר על מי שלכאורה כאילו עומד מאחורי הפייק נגד, על הטענות של ולדר. כאילו זה לא יהיה כסף בשבילך, זה כאילו יהיה כסף על העבודה שלך. האנשים האלה אה, שמציעים לך את הדברים האלה לא מבינים איך עולם העיתונות עובד, נכון? הם מבינים מצוין איך עולם העיתונות עובד בחלקים מסוימים, ולכן okay. הם אוקיי. מציעים את ההצהרות האלה. מה, יש חלקים בעולם העיתונות הישראלי שאני מכירה אותם פחות טוב, שעובדים ככה? כן, אני לא רוצה לנקוב פה בשמות, okay. אוקיי. לנקוב באיזה... כל בן אדם בציבור החרדי, אני אגיד לך קרן, כל בן אדם בציבור החרדי שכרגע מקשיב לי יודע בדיוק על מה אני מדבר והוא מבין למה האנשים האלה מציעים את ההצעות האלה. אה, אני רק רוצה לומר למאזיננו כן. חרדים, חילונים, קונסרבטיבים, רפורמים ולא משנה איפה אתם נמצאים על הספקטרום הדתי או בכלל, אה, אי אפשר להציע לעיתונאי כסף כדי שיעשה תחקיר, הגוף היחיד שיכול לשלם לעיתונאי כסף על התחקיר זה מקום העבודה שלו שממנו הוא מקבל משכורת אם עיתונאי מקבל כסף מגוף כזה או אחר, מגורם בעל עניין כדי לעשות תחקיר, זה לא תחקיר. זה שכרו אותו לטובת עבודת יחסי ציבור או טינוף על מישהו אחר, שזה גם סוג של יחסי ציבור בימינו. עכשיו, מי שהציע את זה מטעם ולדר, זה בן אדם שמכיר אותי היטב מתחקירים אחרים כשהוא היה בצד השני, נקרא לזה. הוא ידע שאני לא לוקח כסף, כי הוא, הוא ראה את ההצעות שקיבלתי בעבודות התחקירים אחרים. אז ההצעה שלו הייתה כאילו הצעה יותר אה, מתוחכמת, נקרא לזה, שזה לא יהיה כסף עבור ירידה מהתחקיר, אלא זה יהיה כסף עבור עבודה שלך על תחקיר אחר. כמובן שכל הצעה כזאת שאני מקבל, אני מיד מדווח לבוסים אה, אה, שלי במערכת. המנהל שלי בבנק היה מאוד מאוד שמח אם הייתי לוקח חלק מההצעות האלה, אה, אבל כמובן שאני עושה את העבודה שלי אה, עבור האינטרס הציבורי כפי שאני רואה אותו. מאז שהתחקיר פורסם, אה, אתה נמצא תחת... מסע של השמצות, אפשר להגדיר את זה ככה? כן, אפשר להגדיר את זה ככה. אז בואו בוא נדבר על אחת מראש... ההשמצות ונתייחס כן. אליה. אחד הדברים שהתפרסמו מיד, ביום שישי, מיד ברגע שהכתבה עלתה, mm-hmm. זה שאבא שלך היה כתב בעיתון יתד נאמן, ולפני עדיין זמן מה... עדיין כתב בעיתון יתד נאמן. נזרק מהמערכת על ידי כן. חיים ולדר, ובגלל, הש... אני לא אציין את השמות כי אני לא... זה, אבל בגדול, <laughs> הטענה הייתה שאתה יצאת במסע נקמה נגד חיים ולדר. בגלל שאבא שלך נפגע ממנו. כן. היית מוכן? כן, אז אני, אני אגיד ככה, קודם כל אני שמח שמישהו מצליח להעלות חיוך על שפתיי בימים אה, מוטרפים אלה, כן. כי זה באמת סיפור פנטסטי, <laughs> שאין לו שום אחיזה במציאות, זאת אומרת לפחות היו מבינים איזשהו סיפור שיש לו איזשהו רגליים שאפשר להוכיח משהו, אבל... זאת אה, אומרת השקר הכי טוב זה שקר כן. שלפחות יש לו בסיס באמת כלשהו. כן, יש איזשהו בסיס, אבל בסדר, אז לכן זה קצת מעלה לי חיוך. אבא שלי הוא עיתונאי בעצם נאמן מאז הקמתו, למיטב הבנתי וידיעתי, זאת אומרת, מה שאני מכיר את אבא שלי, הוא מעולם לא נזרק מיתד נאמן, בטח לא בשבועות האחרונים כפי שהם טוענים, אבא שלי עדיין ממשיך לכתוב ביתד נאמן, ובשבוע האחרון הוא כתב כמה ידיעות ביתד נאמן, וכמובן שחיים ועדר לא יכול, אה, זה לא בכוחו מתוכו אה, להחליט מי עף מתד נאמן ומי אה, נשאר שם. אז זה מצחיק מאוד, כמובן. אבל זה רק, רק, רק אחת... רק אני אשלים, רק אני אשלים, קרן, זה, כמובן מצחיק מכיוון שהתחקיר, אני התחלתי לעבוד עליו הרי לפני כחצי שנה, עוד הרבה לפני שלכאורה אה, ולדר זרק את אבא שלי כאילו מיתד נאמן, ואני רק אציין שלפני כמה חודשים ולדר גם הזמין את אבא שלי לחתונה של הבת שלו, ככה שהסיפור הזה על איזשהו ביף בין שניהם הוא פשוט פייק מוחלט, לא, לא היה ולא נברא. ונעזוב רגע את זה, אבל מעבר לזה, השמצ... השמצות כוללות עלבונות, ו... ו... ו... וזה נראה השמצות, אה, אני לא יודעת אם מאורגנות, אבל זה, זה מגיעים לעיתים הרבה מאוד מגיבים. איך, איך זה גורם לך? תראי, התפרסם, אני ראיתי את הפרסום אתמול אה, בטוויטר. אה, אה, של, אני חושב, חשבון בשם פייק ריפורטר, שמראה ומוכיח בצילומי מסך מאוד ברורים איך למעשה רשת שלמה של פרופילים מזויפים הם אלו שמפיצים את הספינים האלה ואת הפייקים האלה. אה, כל מיני חשבונות שפתאום נכנסים ופשוט מגיבים בטירוף לכל מיני מקומות, איך שהסיפור הזה הוא בעצם שקר, ואיך שוונדר עבר את הפוליגרף, וכל מיני סיפורים עליי ועל אבא שלי וכולי, כל מיני דברים מהסוג הזה. עכשיו, אני ידעתי מראש שזה יתרחש. אני מכיר את הנפ... הנפשות הפועלות בסביבתו של ולדר. אני ידעתי מה יקרה. אני, אה, לפני שפרסמתי את התחקיר, כמה חודשים אחורה, אה, ישבתי עם אבא שלי, אמרתי לו, תקשיב, זה עומד להתפרסם והראש שלך יהיה על השיפוד. הוא נתן לי גיבוי מוחלט, הכל בסדר, אין שום דבר שיכולים לעשות לי. תלך, תעשה את העבודה שלך בצורה מקצועית, וכל הכוח. יש לך גיבוי מלא ממני, ועל כך כמובן תודתי נתונה לו והערכתי הגדולה. התחקיר הגדול הקודם שלכם, עשיתם כמה וכמה בתחום הזה, אבל כמובן היה הסיפור של יהודה משי זהב. עד כמה זה קשה לצאת נגד החברה, נגד גורמים בחברה, זה לא נגד החברה לתפיסתי, אתה בעד, בתחקירים האלה אתה בדיוק. יוצא בעד החברה, בדיוק. כן, אבל עד כמה זה קשה לצאת נגד גורמים בעלי כוח בתוך החברה שבה גדלת, נולדת? באופן אישי אני כמובן מקבל הרבה מאוד תגובות, גם כמובן מאז התחקיר על ולדר, שאנחנו לא מאמינים איך אתה מצליח לעשות את זה. ואצלי, אני, אני מוכרח לומר, אני כאילו התחושה שלי לגמרי שונה, אני לא רואה בזה איזשהו, אה, אה, לא יודע, גבורה יוצאת מגדר הרגיל, אצלי זה כאילו זה, זה הבסיס, זאת אומרת, זה פשוט שככה זה צריך להיות, זה פשוט שאנחנו צריכים להילחם ברוע, זה פשוט שאנחנו צריכים להילחם בשחיתות, זה פשוט שאנחנו צריכים להילחם ב, בוודאי בתוקפי ותוקפים מינית, בטח בסדרי גודל כאלה של, של עשרות שנים, של היקפים מאוד מאוד גדולים. ולכן מבחינתי זה כאילו זה לא משהו שהוא, אה, אני יודע, משהו מיוחד. זאת אומרת, זה העבודה שלך, זה מה שאתה צריך לעשות, זו השליחות שלך בעולם הזה, וזה מה שאני עושה. כל הכבוד. ברשותך אני אביא את התגובה של אה, עורכי דינו, של אה, חיים ולדר, כפי שהובאה גם אה, בכתבה שלכם. מרשנו מכחיש בשאט נפש כל טענה להתנהגות בלתי ראויה מצידו, כל שכן את האמור בכתבה. מדובר בטענות כזב שיסודן בשקר גס העולות לכדי עלילת דם ממש. הטענות המוצגות אינן ראויות להתייחסות, שכן אין בינן לבין המציאות דבר. מר ולדר הוא סופר ויועץ חינוכי שהקים בבני ברק את מרכז הילד והמשפחה, ומאז משך עשרות שנים מקדיש את חייו ופועל לקידום, טיפוח ושמירה על רווחת הילדים וזכויותיהם בכלל, ובמגזר החרדי בפרט. על פעילותו יוצאת הדופן לטובת אלפי ילדים, קיבל את פרס מגן הילד שהוענק לו על ידי ראש הממשלה. במשך שנים ניהל מר, מר ולדר מאבקים לטובת ילדים שסבלו מאלימות והתעללות, וכתוצאה מכך חברו להם גורמים ששמו להם למטרה לפגוע בו, ובידינו ראיות לחלק מהניסיונות הנואלים להפליל את מרשנו. כתבה זו מהווה המשך ישיר לכך, אשר מקורה בתלונה שקרית שהוגשה נגדו לפני שנים רבות ונגנזה כלעומת שנפתחה. מר ולדר הוא חרדי, הוא מעולם לא טיפל בקטינות או בנשים, הוא בוודאי לא חתם על הסכם השתקה כזה או אחר, וכל טענה שכזו היא בבחינת עורבה פרח. כחלק ממלחמתו לתאר את שמו וביחס לטענות העולות כאן, עבר מרשנו בדיקת פוליגרף, הכחיש הטענות, וכצפוי נמצא דובר אמת בכל השאלות. אה, אהרון רבינוביץ', תודה רבה לך. Sie dreht sich immer schäme, als er Gershon Edelstein hat gesucht, aber tun nicht reden offen, in er Gura Zadig, in Akudisch, in noch solche Sachen, in er sich schwieriges Dumme. Will ich noch sagen, als insofern gerät mit nun der Talmide von er Gershon Edelstein, in sie suchen sich schabe Schäker, nicht gesucht ein Schimm-Statement in kein Schimm-Meinung. Sie do a Problem in Antwerpen, ich habe es gesucht zwei Wochen zurück auf dem Hardline, ich habe ich gesucht in Antwerpen, dreht sich einer, er heißt Jossel König. Er wäre ich äh, Jahre alt und er ist ein Gere Er hat sich auf, als er ging der Einzige, was er gesessen hat, von einem Nachem war Seider. Keiner hat uns da angelost. Stell dir vor, du er bist Seider. Anyway, was ich gewähne ist, als ich habe ihn gesagt, zwei Wochen zurück, als man er nicht mit Bucherem mit Meidlich. In der Rolle hat man umgekickt, war man schick, wie nicht gefährlich. sind nicht nur eine Woche zwei, bis wir es Tura. Jetzt ist es Gala Tura, von Antwerpen, weil hat bei gehirrt sein Haus in Samgum gewollt aufpicken. Verwus, sucht mir einer, weil er geschnitten in der Barches hat er gemacht ein Zeichen von Häufen in geschnitten hat er von hinten. Frage ihm aber, Schabes, er ich gehe kein Barches, doch nur gewähm Matze. Sucht er, ja, sie gewähm Matze, er, er, er ist gitt in Dreh, sucht er. Er hat ugehargit eine halbe Stutt. Ich habe ihn gesucht vor, vorige Woche, vor zwei Wochen, und habe sich sehr erwartet für ihn. Jetzt lege ich er auf eine kurze Drusche von einem Schimmel Rossel, nicht Rottel. Rottel, das geht mir nicht mehr. Aron, Lech Boimer, er hab Shimon Rossel, er ist ein Rosheshiva, er ist ein Psychologist, er ist ein Therapist, er ist ein Psychologist, er ist auch klar, aber tun ich halt ein Chaim Walders, Chaim Walders in Stieb, mit der Watschen, die Kinder sollen nicht verhaben werden, we can only warn you, you wanna listen, it's good for you, and if not, it's your problem. Du hat hier noch eins. Ich bin mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, נחל הדבר הזה. כי זה, זה מבחינתי סוף החיים. יממה אחרי שהקלטת פורסמה, הסופר החרדי הבכיר חיים ולדר מימש את האיום ושם קץ לחייו. בשיחה הזו עם אישה שאימה לכאורה קיים קשר רומנטי, הוא משדל אותה להכחיש הכל. אוקיי, ואם יש הקלטות, בואו תלמדי בחיים, מכחישים הכל. אני, תקשיבו לי, תורגם, היו לי תמונה, תמונה שלי, זה פוטושופ עשיתם. חיים, אני לא יודע. לפני כחודש פרסם עיתון הארץ תחקיר ולפיו ולדר פגע מינית בשלוש נשים. אחרי הפרסום הגיעו לבית דין מיוחד בראשות הרב שמואל אליהו 22 תלונות נגד ולדר על פגיעה בנשים, נערות וילדים. אנחנו משתתפים בצער של המשפחה, של הילדים, של כל הקרובים, כי הם לא אשמים בכלל בדבר הזה. אבל היו כ-20 מקרים, מדובר על פגיעות בצערנו קטינות. נשים נשואות, נשים רווקות, סרסור אפילו באישה מסוימת לשדל אותה לעבירות חמורות. אבל זה לא כל כך הזמן לבוא ולפרט את הדברים. ולדר חיבר כ-80 ספרים בהם הסדרה המצליחה ילדים מספרים על עצמם, עמד בראש המרכז הפסיכולוגי חינוכי של עיריית בני ברק ואף זכה בפרס ראש הממשלה מגן הילד. מי שמבין מה זה חרדיות מבין שהיא לא עובדת עם אכיפה, אין שום משטרה שמכריחה מישהו לקחת אינטרנט או לא לקחת אינטרנט. אתמול הודיעה המשטרה כי פתחה בבדיקת הטענות נגד ולדר. הבוקר הגיע בנו למשטרה וסיפר כי אביו נהדר. נפטר, וכי המשפחה חוששת לחייו. אחרי שעה קלה נמצאה גופתו בבית העלמין סגולה בפתח תקווה, סמוך לקבר בנו צביקי, שמת ממחלה קשה לפני שנתיים. האמת היא שזה היה על השולחן, הדבר הזה, גם בהקלטה, שההקלטה הגיעה לבית דין, הוא אמר את הדבר הזה, שבסוף יכול להיות שזה מה שהוא יעשה. באנו אליו כמה וכמה פעמים, ואמרנו לו שתבוא ונשב ביחד, ונראה איך נוכל ככה להוריד אותך מהקתדרה בכבוד, לא לטייח, חלילה וחס, אסור לטייח, אבל לדעת איך להוריד אותך בכבוד, לעזור לנפגעות, לשלם פיצויים וכיוצא בזה, אבל הוא בחר בדרך הקלה שהיא הקשה מכל. ספריו של ולדר שהיו על מדפי כל בית חרדי חוללו מהפכה בקהילה והעלו לראשונה על הכתב התמודדות עם סוגיות רגשיות והתנהגותיות בקרב ילדים ומבוגרים. הבין שמישהו אה, יושב לו על הצוואר והוא לא מצליח להוכיח את צדקתו לאור העובדה ששום הליך לא נפתח. הוא לא נחשד, הוא לא נ... מחקר, לא היה שום דבר. כלומר, אה, עיתונאי אה, אה, הפיץ כתבה, ומאותו רגע אתה מוכתם, אתה פשוט מוכתם, והתסכול כנראה, והכאב, והבושה הכריעו אותו. הוא היה בעל הטור המרכזי בעיתון יתד נאמן, מאמרו השבועי ייצג את עמדות בכירי הרבנים החרדים ליטאים. אחרי הפרסומים הוא הושע מהעיתון, מרדיו כל חי שבו שידר ומעיריית בני ברק, רבנים בכירים קראו להחרים את ספריו. הבעיה היא בציבוריות הכללית ובציבוריות שלנו, החרדית אני אומר. אה, אשמנו, בגדנו, גזלנו. ההנאה לראות את השני סובל וליהנות לראות מישהו ברמה של חיים ולדר נופל, אה, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש כבד מאוד, כי כולנו אשמים. בשעה זו יוצאת הלווייתו של ולדר מביתו בבני ברק לבית העלמין סגולה, שם, רק הבוקר, שם קץ לחייו. דו התינוך שלום ליועץ התקשורת, בניהו יום טוב. שלום וברכה, צהריים טובים. טובים. אתה מפרסם אתמול ברשתות החברתיות שלמרות שהיית חברו של אה, חיים ולדר, אתה שמעת את הסיפורים במהלך השנים והאמנת. קודם כל חשוב לי לומר, לא הייתי חברו הקרוב, זה לא שהיינו יוצאים אה, לבלות בשבתות וסופי שבוע. אה, עבדתי איתו, בעשור האחרון עבדתי איתו, הרגשתי גאווה גדולה לדבר עם ולעבוד עם אדם שהיה גיבור ילדותי, קראנו את הספרים שלו, התחנכנו על פי מה שהוא היה כותב, שיחקנו במשחקים שלו, צפינו בסרטים שהוא היה מפיק, הכל הכל, הוא היה גיבור ילדותנו, כשהתחלתי לעבוד עם נוער ובנושאי חינוך ובנושאים של מוגנות, אך טבעי היה שאני אזמין אותו, הזמנתי אותו בדיוק אתמול, הפייסבוק הקפיץ לי שלפני שש שנים בדיוק אה, הוא היה אצלנו באירוע פה בראשון לציון, אירוע בנושא חינוך, אה, והקשר הלך והתהדק, זאת אומרת עבדנו יחד, היה טקסטים שלי שהוא פרסם בעצמו, ועשינו שידורים ביחד, היה לנו המון חוויות משותפות, אה, ארון הספרים שלי היה מלא בהקדשות של ספרים שהוא הקדיש לי, ואז יום אחד לפני אירוע שאנחנו בעצם עושים בנושא מוגנות במגזר החרדי אצלנו בראשון לציון, אני כותב אותו על דפי הטיוטה, ואז אני מקבל טלפון אה, ממישהי שאומרת שאיך אני יכול להזמין אדם כזה, הוא פגע וכך וכך וכך, הרחיבה את כל הנושא. אני כמובן שבהתחלה אה, לא האמנתי לזה, זה היה נשמע לי הזוי, בזוי, זה היה נשמע לי שמישהו מנסה לחסל איתו חשבונות. אה, לא חשבתי לרגע שיש פה, אה, שיש דברים בגו, אבל בכל אופן אמרתי, את יודעת מה, אם יש לך הוכחות, למה לא התלוננתם? ואז היא הסבירה לי שהייתה תלונה, והיא הושתקה, והיית, והיה הסכם. הפנתה אותי לדבר עם העורך דין שלה, דיברתי גם איתה, אה, נפגשתי גם עם העורך דין שלה, ונחשפתי בעצם לאיך שהוא היה מתנהג ולסיפור הזה. ראיתי גם נתונים בשטח בזמן אמת. לצערי לא היה לי הרבה מה לעשות עם זה, כי לא, אני לא יכול ללכת ולהתלונן במשטרה, אבל אה, פניתי לכמה תחקירנים, לכמה אנשים שעוסקים בנושא הזה כדי לברר האם זה משהו שחוזר על עצמו, האם יהיה, יהיה סיכוי שהוא ממשיך לטפל בנושא. הם יצאו לבדיקה, אה, חלקם נפלו והתייאשו בדרך, חלקם ספגו איומים. אה, בסוף, בסוף, בסוף, אחרי ארבע שנים מאותו מקרה, כל כך שמחתי לגלות ש, שלקחו את זה שני חבר'ה צעירים והרימו את הנושא הזה שוב פעם. אה, והוא התפוצץ לכדי התחקיר שהגיע גם לבית דין, שהגיע לעדויות, אה, וחבל שהוא נגמר בצורה כזאת טרגית. אני מבין שקיבלת הרבה תגובות לפרסום אתמול. לפני הכל חשוב לי לומר ש, שהפוסט הזה בכלל לא היה אמור להתפרסם. כתב, עבר על היום מטורף, מלא מחשבות, מלא הרהורים, מלא דברים שחשבתי לעצמי, ו, ולא ידעתי באמת איפה למקם את המחשבה שלי, על מה לחשוב. לא חשבתי לרגע שאני אנסח אה, משהו לציבור הרחב, והתחלתי לכתוב לעצמי בערב, כאילו, תובנות, מה אני יכול יכול ללמוד מהסיפור הזה? איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו לא בדרך לשם? איך אנחנו יכולים לזהות דברים כאלה? זהו דברים שכתבתי מה שנקרא למגירה, וברגע אתה יודע, אמרתי, טוב, סבבה, כבר פת... כתבתי את זה, בוא נשתף שאולי אחרים, אולי זה יעזור לאחרים קצת לגבש את המחשבות שלהם. אה, לשמחתי, 70-80% מהתגובות אה, באמת אמרו שזה עזר להם לסדר את הראש, וזה נתן להם קצת כיוונים למחשבה. אני מקבל בלי סוף, הטלפון שלי לא מפסיק לרטוט במאות הודעות אה, בכל הפלטפורמות ובכל, אה, ובכל הרשתות שאני מקבל. ויש כאלה שבאמת, אני דן אותם לכף זכות, לא מאמינים ולא מעכלים שזה קרה, הם טוענים שזו עלילת דברים. המניפולציה שהוא עשה, לצ... לצערי, תוך ניצול הזכר של הבן שלו, שכולנו התפללנו לרפואתו. המינופולציה הזאת עבדה על המון אנשים, אה, ואם הוא מתאבד על הקבר של הבן, זה כבר אה, מעורר המון רגש ואמפתיה, וכבר אומרים שרודפים אותו. אבל ציפיתי שאולי, לפחות, במכתב האחרון תהיה איזושהי התנצלות, תהיה איזושהי אה, קבלת, קבלה לעתיד, יהיה איזשהו מסר. הוא בחר גם את הפלטפורמה האחרונה שנשארה לו לנצל כדי להיכנס ברבנים ולהפיץ שהסיפור הזה הוא מנותק, ולכן החלטתי שכן צריך... להמשיך לפרסם אותו, ואני מקווה שזה רק יעשה טוב. תגיד, כמי שמכיר את הדברים יותר מקרוב, כמה הייתה באמת הסתרה? וכמה בעצם ייתכן שההסתרה הזו גרמה לעוד נזק, עוד נפגעים? אני לא חושב שמישהו, שבן אנוש, ששמע את המקרה הזה מקרוב ויודע וראה עדויות, יכול לשבת בשקט ויכול לישון בלילה. אני לא חושב שיש פה הסתרה מכוונת. מי שהסתיר את זה, זה בגלל שהוא לא האמין, זה בגלל שהוא לא חשב לרגע שהאיש הגדול הזה, שמנסח את ההשקפה הטהורה בכל בוקר בעיתון יתד נאמן, יכול להגיע לדיוטה תחתונה כזו. ו- ומי שכן ידע וכן הסתיר, או בגלל שהוא פחד מאוד מהכוח שלו, או בגלל שהוא אה, אה, אה, אה, ידע שאין לו סיכוי מול המפלצת התקשורתית הגדולה הזו. אה, ושוב, אני משתדל לדון אותם לכף זכות, אני מאמין ומקווה שאין אה, השתקות מכוונות של דברים כאלה. וגם היום אנחנו רואים הסתרה, אנחנו ראינו את הפרסומים בעיתונות החרדית. במילה אחת, ביזיון. אין מה להוסיף. ישעיהו, אנחנו גם ראינו את הפרסום של אחד ממנהיגי הציבור הליטאי, הרב גרשון אדלשטיין, הוא אומר שהפרסומים רצחו את ולדר. אני לא יודע איך להתייחס לזה, לא ראיתי אותו אומר את זה. אה, אנשי הבית של הרב אדלשטיין יודעים להוציא וידאו כשיש הוראה לרבים, כך הוא עשה בתקופת הקורונה, הוא גדול הדור, כל מילה שלו נמדדת בזה. אני מאוד מקווה שהוא קיבל את כל הנתונים, אני מאוד מקווה שהוא יקבל את כל הנתונים, וכשיהיו לו כאלה הוא אה, יוציא הודעה מסודרת. אני לא מאמין להודעות וואטסאפ. אגב, איך אתה רואה את אה, תפקידו של הרב שמואל אליהו בסיפור הזה? הזה? כן, זו שאלה שנשמעת הרבה לאחרונה, ובטח ביממה האחרונה, מה, למה הם הלכו דווקא לרב שמואל אליהו? אז קודם כל אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהוא שם אדם כזה שמוכן להשקיע מזמנו ומרצו כדי לטפל במקרים כאלה, לאו דווקא בפרשייה הזו, אלא בפרשיות אחרות. דבר שני, שאף אדם לא יגיע למצב שהוא צריך להתמודד עם פגיעה מינית ולדעת שהוא אמור לעבור את כל הסבל דרך המשטרה ודרך החוקרים. אני מכיר מקרים כאלה מקרוב. אנשים עוברים סבל בלתי יתואר, הם לא מוכנים לשמוע, לדבר על עם כתבת או עם כתב שעוסקים בנושא. הם לא מוכנים לשמוע, לדבר אפילו עם בדין או עם רבנים שמבקשים מהם עדויות. קשה מאוד מאוד, ואל תדונו, אל תשפטו אף בן אדם שלא הולך להתלונן. זה קשה מאוד. הרב שמואל אליהו בכוחו הגדול הצליח להביא 22 מתלוננות, ומתלוננים שבאו לדבר איתו בעדות אישית על דברים שהם חוו, אני סומך עליו, אני יודע שהוא עשה את העבודה מדהימה, וזה קריאת השכמה למשטרה. שפרו את היחס והטיפול בנפגעי עבירות. הנושא הזה חייב להיות מטופל. לא ייתכן שמאמתים אנשים הפוגעים שלהם, לא ייתכן שהם עוברים אונס שני, אה, לפעמים מול אנשים נוספים. חשוב מאוד אה, לטפל בנושא הזה, ואני מאוד מקווה שלא נצטרך, אה, ושלפתחו של הרב לא, לא יגיעו עוד כאלה מקרים בעתיד. טוב, מה לדעתך צריך ללמוד מהמקרה הזה? קודם כל, כל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אתה יכול להיות הבן אדם הכי גדול, הכי מפורסם, הכי חזק. אה, לא להאמין בעצמך. כל אדם יכול ליפול. בכל אדם יש את הנפש הבהמית ואת הנפש האלוקית. אפרופו, היום אנחנו בהילולת אה, בעל התניא שכתב את זה ב, בספר שלו, שאני ממליץ לכל אחד. זה כלים לחיים כדי לדעת איך להתמודד עם כל הדברים האלה. אה, פשוט לדעת שכל אדם יכול ליפול. אף פעם לא יורדים לדיוטה תחתונה כזה מהר. זה מתחיל בדברים הכי קטנים, בלא לשמור על איפוק, בדברים הכי קטנים כמו אוכל או כמו דבר, דברים אחרים, וזה מגיע למקומות הכי רחוקים. אז הדבר הראשון, לשמור על עצמנו, ללמוד, להתחזק כל הזמן. עבודת המידות זה הדבר שהוא בסיסי והוא basic אפילו לפני לימוד התורה. זה הדבר שהכי מחזיק אותנו מחוברים. והדבר השני זה לא, לח, לא לסמוך על אף אחד. לא לסמוך, יש הרבה אנשים טובים. חיים ולדר היה אדם מדהים, מוכשר מוכשר מאוד, עשה הרבה דברים טובים בחייו. לצד זאת, האישיות שלו הייתה לצערי אה, מפלצתית, וגם את זה צריך לשים אה, על השולחן ולדעת שיש אנשים שעם כל התארים והכבוד וההילה והמעמד שלהם, יכולים להגיע למצבים כאלה, להיזהר מזה אה, ולחבק את כל מי שמדבר, לחבק את כל מי שמדבר, כי הם, הם עוברים תקופה לא קלה, בטח ביממה האחרונה. אתה יודע, אתה מסיים את הדברים שלך באל תעסקו ברכילות, אל תעסקו בלשון הרע. איך מאזנים? אתה יודע, יש כאלה שהשתמשו במילים האלה כדי להסתיר, כדי לא לפרסם. כן, הרבה לקחו את המשפט הזה מסוף הפוסט ואמרו, כל הפוסט הזה הוא לשון הרע, אז איך אתה בעצם מדבר על לא להגיד לשון הרע? אז בלשון הרע יש המון כללים, בטח ברמה ההלכתית צריך אה, ללמוד אותם ולדעת מתי זה לתועלת, מתי זה דברים שפורסמו ברבים. מתחילים ומתי זה דבר שאפשר אה, באמת אה, אה, לקחת אותו הלאה. אני, שאני התכוונתי בדבר הזה, זה לא לעסוק עכשיו באיך הוא ירה מעצמו, מאיפה הוא השיג את הנשק, למה הוא עשה את זה, איפה היה מתלוננות, כמה הגיעו לרב אליהו. מקרים כאלה נועדו כדי לזעזע אותנו, כדי שנלמד מזה. כל אירוע שקורה בעולם, גם האירועים החמורים ביותר, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש ולבחון איפה אנחנו יכולים להתחזק או להתקדם בזכות, ש... בזכות המקרה הזה, לצערי, אפשר לומר בזכות, אבל בעקבות המקרה הזה. זה איפה אנחנו לוקחים אה, ומשתפרים, גם כעם וכציבור, גם כמגזר וגם כל אחד כלפי עצמו, איך אנחנו לא מגיעים לרמה הזאת. וחשוב עוד דבר שבאמת חשוב לי להדגיש, האדם הזה פגע בעצמו. האדם הזה, אחרי שהוא רצח נפשות של אחרים, הוא רצח גם את הנפש שלו והוא ברח מהתמודדות. קשה מאוד לחשוב על זה. אנשים חושבים שזה לרקוד על אדם, אבל ההפך. דווקא בזמן הזה, דווקא שאנחנו, שהוא עשה את המהלך הכי ציני בעולם כדי לייצר אמפתיה ואולי לגרום לאנשים להתבלבל, אנחנו חייבים לזכור שהוא עשה את העבירה הכי גדולה בתורה, אנשים נקברים מחוץ לגדר אחרי שהם עושים מהלך כזה. לא לקח על עצמו אה, תשובה ברגעיו האחרונים, לא כתב התנצלות, לא לקח אחריות על המעשים שלו. הוא יכל להפוך את הסיפור הזה לדבר מדהים, הוא יכל להפוך את זה לתנועה לשיפור, הוא יכל להודות, לדבר, לפצות, להוביל ציבור שלם בכוח הגדול שהיה לו, לשיפור של הדבר הזה ולהרים את זה על נס, והוא בחר שלא לעשות את זה. אז אנחנו חייבים לזכור, אה, וכמובן ללכת לאנשי מקצוע, לדעת איך לדבר על הנושאים האלה עם הילדים, עם דור ההמשך, שחס ושלום אה, אה, יקבלו את הדברים האלה בפילטרים הנכונים, ושכולנו וכולנו נתקדם מזה בעזרת השם. יועץ התקשורת בניהו יום טוב, תודה רבה. תודה רבה לכם. דו התינוך איינס. חיים ולדר היה דמות נערצת בציבור שלנו. הספרים שכתב לילדים ולנוער היו הרבה יותר מסיפורים. הם ייצרו שפת דיבור חדשה. השיח על בעיות רגשיות במגזר החרדי, על הצורך להבין מה עובר על ילד. החשיבות של חנוך לנער על פי דרכו והניסיון לשים לב גם לדמויות שצועדות בשולי הדרך בכל ההיבטים הללו, ספריו ופעילותו של ולדר תרמו תרומה עצומה. אולם לפני כחודש וחצי התברר לנו שחיים ולדר הציבורי איננו חיים ולדר האיש. תחקיר שפורסם בעיתון הארץ הביא עדויות של נשים ונערות שנפגעו על ידו מינית. במהלך החודש וחצי שחלפו מאז פרסום התחקיר הצטברו עדויות רבות נוספות. בית דין צדק של בני ברק, בית הדין של הרב יהודה סילמן, שמע עדויות ובעקבותיהן פרסם הכרעה כי יש להוציא את ספריו של ולדר מהבתים. גם בית דין מיוחד בראשותו של הרב שמואל אליהו רבה של צפת פרסם כי הצטברו 22 עדויות של נפגעים שנפגעו מוולדר, בהם גם ילדים בני תשע. גם בית הדין הזה של הרב אליהו קבע כי יש להוציא את ספריו של ולדר מהבית. אתמול הוא שם קץ לחייו. הרגע שהאנושי הטבעי הוא לשתוק כעת, כמאמר הקלישאה, אחרי מות קדושים אמור. הנפש מבקשת בעת הזו למצוא בוולדר נקודות זכות. להתמקד בדברים הטובים שעשה. זה מאוד מורכב, כך אומרים רבים. ובכן, הכל בחיים שלנו מורכב. רוצחים שפלים יכולים להיות טובים לחבריהם במקביל למעשה הרצח שלהם. בני אדם יכולים להיות אכזריים במעגל אחד של חייהם ודמויות למופת במעגל אחר. אבל רבותיי, המורכבות הזו שייכת לבית דין של מעלה. כאן, בעולמנו שלנו, בבית הדין של מטה, בחיים הציבוריים בתוכם אנחנו חיים, אין מקום למורכבות. כאן יש פוגע, ויש נפגעים. וחיים ולדר הוא בתפקיד הפוגע. חיים ולדר הוא אדם שרצח. רצח נפשות ולא גופים. חשוב לו לומר זאת עם כל הכאב גם היום, כיוון שהוא לא איתנו, אבל נפגעיו הרבים איתנו. והם מקשיבים לנו. כל שבח וכבוד שנותנים לו, זה חץ בליבם של אלו שבאמת לא עשו כל עוול. אז נכון, עכשיו אולי אין טעם לפרט ולהרחיב במעשים שעשה, כאמור, הוא לא איתנו. אבל דווקא כעת, יש טעם להיזהר מאוד מבלבול ועיוות. הפוגע נשאר פוגע, גם אחרי שבחר לעשות את מה שעשה. ועלינו, כאנשים שחיים בעולם הזה, מוטלת החובה לדאוג לנפגעים. ובעיקר, לדאוג לנפגעים הבאים. לדאוג שלא יהיו הנפגעים הבאים. דו התינוך איינס. מנדי גרוזמן, שלום. שלום קלמן. אני מעריך שלא היה שום דבר שהעסיק השבוע את החברה החרדית יותר מאשר פרשת חיים ולדר, נכון? כן, למרות שכמעט אה, ושום, ואף אה, כמעט כל כלי תקשורת החרדים אה, לא עסקו בנושא, למרות זאת אתה יודע, היום... זה העסיק את החברה החרדית גם כשהיא לא כתבה על זה. בדיוק, כן, היום המציאות אה, כנראה מטווחת אה, בכל כן. מיני פלטפורמות. אה, ובואו נספר למאזינים שאולי פחות מעודכנים. ככה, תחקיר שפורסם על ידי אהרון רבינוביץ' ושירה אלק ביום שישי האחרון בעיתון הארץ, מדבר על חיים ולדר, שהוא סופר ואיש חינוך, וכבר נרחיב באמת על, הדמות שלו בתוך המגזר. מתפרסמות בתחקיר הזה כמה וכמה עדויות, ו... אה, על, על פגיעות מיניות שלו כמטפל. אה, זאת אומרת, בנשים, ש, אה, ואחת מהן בת 13, בזמן האירועים, שהיו מטופלות אצלו. עכשיו, התחקיר הזה מתפרסם ביום שישי, ואני חייב לומר שאתה יודע, למגזר לקח זמן כזה להתארגן על עצמו בעניין הזה, ו... ורק השבוע בעצם יום ראשון שני באמת יכלת לראות אה, באמת את אה, אה, למשש את דופק הלב הציבורי. אז אבל מנדי לפני דופק הלב, תראה אנחנו מכירים את החברה החרדית, גם מי שמסתכל עליה מבחוץ יודע שכל האנשים החשובים בה הם רבנים. פה לא מדובר ברב, תסביר רגע מי הוא חיים ולדר בחברה החרדית. אוקיי, okay, כן, אז תראה, ברשמית התארים שלו הוא סופר, ילדים, נוער, גם קצת אה, כתב ספרים למבוגרים, הוא איש חינוך מאוד מאוד מוכר, הוא יועץ חינוכי, הוא פובלציסט, הוא מרצה, הוא גם כותב טורים בעיתונות, ועוד ועוד, יש לו תוכנית ברדיו כל חי ועוד. אבל אה, באמת כמו שאתה אומר, אה, אני לא חושב שיש מקבילה לחיים ולדר, כי באמת תמיד ההערכה זה לדמויות רבניות. אה, ו, אה, ואילו חיים ולדר, אתה יודע, הוא, הוא אולי במובן הזה איש הרוח היחיד במגזר, זאת אומרת, אדם שהוא לא רע ועדיין זוכה לא רק לכבוד, לכבוד ולפרסום, אלא באמת להערכה עצומה אה, אה, בקונצנזוס חוצה חוצה תת קבוצות גם של הרבנים אה, בתוך המגזר גם של הרבנים אבל אבל הרבה הרבה מעבר תראה צריך לומר את זה באופן ברור חיים ולדר היה אדם ש20 שנה ויותר אה, קידם את המגזר עד כמה שזה מוזר היום אה, לומר זאת אבל זאת המציאות קידם את המגזר בכל הנוגע באמת בכלל למודעות לבעיות נפש לשיטות חינוכיות קצת יותר מכילות מגילות ואני אגיד לך משהו ש, שהוא נכון והוא מדהים, אבל זאת המציאות, גם ביחס למודעות לפגיעות מיניות, ולכן השבר הוא אמיתי. תראה, אני שוחחתי בשבוע האחרון עם כל כך הרבה אנשים שהכירו אותו ושלא הכירו אותו, ואנשים באמת בהלם. עכשיו, אה, אני יודע שבמגזר הכללי כאילו אומרים, אוקיי, היה להם את משי זהב, עכשיו את זה. יהודה משי זהב זה היה שבר לחילונים, כי הוא היה דמות מוערכת כן, אצל החילונים, כן. לא אצל החרדים. הבחנה מעניינת, פה, כן. בדיוק, פה זה, אה, אה, זאת אומרת, יהודה משי זהב, גם אנשים שלא ידעו על הסיפורים לפני, אוקיי, זה לא היה שוד ושבר, בסדר, אז שחקן ש, ש, ש, שמסתבר שהוא לא, לא מה שחשבנו. לאן זה לוקח את החברה החרדית ביחס אליו? אה, כמו אה, שאתה כן. אמרת, חלקה בחרה שלא לדבר על זה בכלל. כן, אז לא, כלי התקשורת הרשמיים אה, אה, לא, לא, לא דיברו על זה, אה, גם המסחרים רובם לא דיברו על זה, אבל בפועל, אה, בואו בוא נראה, אה, רק היום, תראה, התוכנית שלו ברדיו קולך היא תוכנית כזאת של אה, שיחות נפש, אה, בדרך כלל משודרת בימי שני בערב, ואני ככה המתנתי לראות אה, ביום שני אחר הצהריים מה יקרה, ושודר שם לקט שלו אבל, זאת אומרת לא ביטלו לגמרי, אבל הוא לא שידר אה, חי. אה, היום אבל התקבלה שם החלטה אה, להשעות אותו, הם עשו את זה כאילו בדרך שהוא לוקח פסק זמן, אבל אני יודע שהם החליטו אה, אה כן, להשעות זהו, להשעות עד מתי? מה, זה לא שהכלי התקשורת הזה הולך לברר את העובדות ולגלות משהו אחר. נכון, נכון. אז בסדר, אתה יודע, להשעות עד לבירור העניין, וזה נראה שזהו, שהתוכנית כן. תרד, כך זה נראה. עכשיו, עוד קודם לכן, אבל, אה, וכמו בהרבה מקרים, דווקא החרדיות האמריקאית אה, מתווה את הדרך אה, לחרדיות כאן בישראל. חנות ספרים חרדית בברוקלין, מאוד מאוד גדולה, שנקראת אייכלרס, היא פרסמה ראשונה, ואולי נראה את הציוץ, שבכאב גדול הם החליטו להוריד. להוריד את, ה, את, ה, את כל הספרים שלו אה, מהמדפים. אה, זה קרה בתחילת השבוע. אה, אגב, הם גם בהודעה הרשמית כותבים שאנחנו יודעים שיש לזה השלכות כלכליות. זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו יודעים שהציבור, כעיקרון, אם היינו ממשיכים למכור, יש לפחות חלק מהציבור שהיה רוכש, אם מחוסר מודעות או מהחלטה כזאת או אחרת, או מניתוק קשר בין היצירה ליוצר. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו הולכים להפסיד פה כלכלית, אה, ולמרות זאת אה, אנחנו לא יכולים להיות אדישים אה, כלפי המתלוננים. והם עשו מעשה וזה מעניין, אבל נדמה לי, מנדי, שהשאלה הכי מעניינת אגב, היא... אגב, רק נאמר שהיום, כן. אה, גם רשת אושרד, שהיא בכלל רשת מרכולים, אבל היא מוכרת גם ספרים, וגם את הספרים שלו. גם היא מפסיקה אה, גם היא מפסיקה ואולי נראה פה צילום באמת אה, של המדפים הריקים. אה, כן, הנה אנחנו, אבל מנדי, רוצה לקחת אותך כן. למקום אחר, שנדמה לי שהוא הכי מעניין. מה עושות המשפחות החרדיות שאחוז גבוה מהן מחזיק בבית על המדף ספרים שלו? תראה, א', אני חושב שזו דילמה שאנחנו, באמת, לצערנו בשנים האחרונות, לצערנו שהדברים קרו ולשמחתנו שהדברים מתפרסמים, שומעים הרבה על... אה, פעם בכמה זמן אה, צריכים להוציא איזה ספר, כן. כן. אבל מה אה, עושים איתו? לא, אז זאת שאלה שאתה יודע, נידונת היום בשנים האחרונות בעולם כולו, האם אנחנו יכולים לנתק את היצירה מהיוצר או לא יכולים, וזאת שאלה מאוד מעניינת. אז גם פנימה, אה, אה, בתוך המגזר, אה, דנים בשאלה הזאת בימים אלה ממש. תראה למשל את הרב שמואל אליהו, שאני אגיד עליו מילה, הוא רב ציוני דתי מאוד מאוד מוכר, אבל פחות יודעים שהוא לדעתי אולי הרב הבכיר ביותר שמטפל בסוגיות של פגיעות נכון. מיניות במגזר החרדי, שאולי רבנים חרדים מתקשים לטפל בזה, וזה סוג של מיקור חוץ. הוא היום הכתובת הכי אה, ראשונית לפגיעות מיניות אה, בתוך המגזר החרדי, לצד עמותת מגן ולא תשתוק ועמותות שפועלים, והוא היום אה, בדף הפייסבוק הרשמי שלו מפרסם שדבר ראשון להוציא את הספרים, הוא מדבר על זה שהשארת הספרים תיצור מסר לא נכון עבור הילדים, זאת אומרת גם אם תנתקו את התוכן עצמו מהיוצר, עצם קיומם של הספרים על המדפים משדר מסר. אני מציע לשים ש... אותם במחסן עד שיתבררו העובדות, אין פשרה במלחמה בתועבה הזו. בדיוק, כן, והוא כן. אה, אה, אה, אומר שמי ש... בדיוק, הוא אומר שהוא מוציא לגמרי, ומי שעדיין מחכה לדעת מה יקרה ועדיין לא בטוח שהדברים קרו, אז ממליץ לו לשים את זה בינתיים בצד. כן. טוב, צריך לומר שוולדר עצמו מכחיש לחלוטין, אבל עוד נקודה, גם צריך לומר שמלבד העדויות שמתפרסמות בארץ, השבוע פורסמה לפחות ברשת החברתית, לפחות עוד עדות אחת. כן, עושה רואה שהסיפור הזה לא- עוד לא נגמר. מנדי, אנחנו נצטרך... ספק בזה, מני גוטמן, תודה רבה לך. תודה. דו אוטץ, בסיונס שוורץ זוגת, אלה זן שקורה מכזובן, אין ווס יחם פרעים. תמה דרען זך זוגן. איך תן גווין דבס חוגיית מת חיים ולדן, דה לצטה חודר זו דה מאס עוד אוסגבוכן, ידן איינציק נטוק. חום מדי מנש כאי מנש גרד פריט, חום מנש כאי מנש גזיין, סתם חובקים על הגפיל חוד, פסקת הפילינג אז מבגרופת המנש פגורניש, חום מרקינים מן פלאבה. איך חוב ה-voice recording פן צווי רבונו, איינה פן די רבונו מוביר גקולט, נחום גפי gefragt, wo wusset das getehen, jetzt sei ich einer rausgedreht. Ich hab ein Voice Recording mit zwei Rebunen am Gerät. Und sie haben gesucht, aber ah, der einzigste Weg, einer zum zweiten, der einzigste Weg zu hinterbringen, ich habe einen Walder, ist nur mit einem Aufmachen am Maße von Sex in einem Auslager am Bildblatt von mir. Sie haben ein paar von Menschen, die zu hinterbringen. Ich hab ein Recording und ich hab gerief in der Rebunen. Einer für sie, der zweite muss ich nicht raten. Der bottom line ist, ich weiß sehr, dass ich Details, was du gehst vor. Ich weiß die Documents, was ich hab, was mit zusammengenehmen Menschen zu machen, ein Bildblatt von mir. Ich bin moeilijk stark, sich ein, weil der Nacht muss er rauskommen auf Voice Recording. Was weiß, hat er Morg bekannt gedauert, kann gleich sehen, als der Voice Recording ist edited. So, ich nehme mich täglich in der Aufgelegung, ich weiß, ich weiß, wo es der Voice Recording ist. The bottom line is, a fuller Thomas is am as the Voice Recording, a fuller, ja? Es ist gleich ein paar Schiff, was er geht hin bei einem Lamuka. Nicht kann Kinder, nicht kann das. Er ist auch ein Lie Detector Test, ein Lie Detector Test, was er mit der Zeit, also es ist genommen bei einer von der Gräste von der Shabak, also bei einer von der Gräste von der FBI, du hier. Inbef fragt ihm um 20 Schales auf einen Mund, in er zwingt ihm als 15 mit der Sunga liegend, und er warst ihm sogar liegend, und bei anderen 20 Schales mit der alles liegend, und er warst ihm, und er warst ihm, und er sagt, kannst du es nicht blaufen, so machen das geht, er meint, er hat test der Bottom ist, er hat ja gerne einen Leihdetektor-Test, und er ist ausgegeben, er hat gesagt, er ist, und kann ein, wo sie gewesen ist, und er warst, und er schon mal, und ich wollte ihm keinen Leihdetektor-Test, aber er hat ja gerne mit, der Bottom Line, du sind ein getanzten Gevre auf Blit, ins Geheimer, der Fremde Gevre, in sie mal auf Twitter, in sie mal, wenn du selben geheim wollte du so go right ahead you have my green light so ich hoffe ich soll da besen so ein Dewe hundert zitten in den aber sie hat sich aus hat sich gekämpft mich listen mit einem Mensch gegeben a gun also schießt doch oder mit einem Dich schießen hat sich nicht mehr gehackt ich muss noch nicht schlafen ich will noch verringen ein gemacht das soll noch ein paar Sachen Weinberg ein paar Sachen was man gesucht mit seiner Tochter sie gewähnt schäker wie Kieser in der paar Sachen was schmiert Frieden ich sage inbringen sein Schwurger er mechleben mich ich habe mir gemacht das Sachen soll Jetzt haben wir mitgemacht, Parches, eins noch das andere. Ich allein, ich noch noch mal raus, wenn wir aber treffen, dass wir ein Parches mal gesagt dass ich fuhr auf Ukraine, ich habe gesagt, ich sag mir auf, so eine Zahl, so eine Schmall, hat uns nicht gelernt, dass da so ein Getreif von einem anderen Das hat uns kein Mensch gelernt, wir so schlug in Hagen. Sie gehen in ein aber gesehen, als in Russland viel zu groß wie ich bin ich gegangen, habe gesagt, dass wir lernen, hier ist es mit groß, ich eine halbe Uhr, und noch mal gesagt, wir gehen uns in äh, lernen, wir sollen wir bauen, damit Und habe Sie mal stieb gefuhrne gekimmel, ich gebot noch amik, für noch amik. Ich sag mal, wenn ich gewiss, dass ich da sage, ich sag, weil ich sie lieber lasse, seinen eigenen Stieb verjämmen. Und man gesucht noch auf viele Schicks. Ich wollte machen, ich hab auf viele, ich hab auf viele, ich hab auf viele, ich hab auf viele, ich hab auf viele, ich hab auf viele, ich hab auf viele, ich hab auf viele, ich hab auf hab sieben, sie gesagt man alle Juden, und der Fahrrad mit dem Jid auch hat geuschen gehen auf alle Weirische Matheure, sie gehen der Zweite, und es hat auf dem Geschirr im Kolde verruße, weil er hat lieb gehabt, die Ahnung zu drehen, hat die Ahnung auch umgedreht. Mein Tag, wo es geht, wo es ist jetzt halt mir nur noch ein Maß, an der Bühne, meiner hat gehen, hat nicht Meute gehen. Ich weiß da alle ist liegen, und nicht jeder hat gewollt, muss zum Kind zu der Verlies, ich noch getiere Sexual Abuse, ich habe noch ein Tag, schwer zu bringen, einem in Kort. Sie mir aber, Tia, er ist der Ruf dort nicht weit begann. Heißt ein charismatischer Ruf, es hat dreht Einer hat in der Ege gezeugt, dass sie ins sich mit der Erwe. Und ich bin gelaufen, gruze der Verlies. Und ich habe mit Videos. Ich habe alles gewissen. Ich habe gefragt, dass der in Buche, der in Ich getroffen, mein in ihr So ich jetzt gar nicht man sagt, nein, ich will nicht, es er a ein Ruf. So ich da sie nicht klar, auf den du wissen von uns. Das ist, dass kommt nicht vor, es mein Gehirn Der Röder besagt, Schiege, man muss er strasse mit sei ich mach mit da muzikh moire ich hab schon mit moire gats kein mach mit ge kan ich mach mit energets aber gewolt mach energets ich mach mit nasil und nach raus gegangen ich will es nicht anyway du so du gait vor da raus sich kam kap so jetzt ich muss gait vor und so gait nicht vor ins geben die alle sag gut du so ins gleimer hat keinem nicht keinem nicht nicht karabune mir nicht dich it's all full of shit die ganze sag erste voice recordings für der bunen ich will sie gehen because ich hab auch mit gemacht mit za parsche ich weiß gewonnene Ligeners. Aber ich glaube, die bist derselbe Ligener, weil die bist der Schitte in dem Geschäft. Die hast du, die hast mich zum genehmen Exklusiv, und das hast du benehmen alle seine Scheure, und ins Gleib mit dir auch gut nicht. So, hör auf mit der Bullshit. Aus zwei Recordings, leig es darauf. Und sind wir hier, wo die Herr ist dort, das ist alles, was sind wir. jetzt will ich wissen noch eine Sache. Diese, die Recordings von der Wohnen, das meint, dass er hat nicht getotcht, Kinder. Sie will, du musst es er sagen, dass er tell getotcht. noch schon jetzt sagen, dass es alles liegen. Nee, aber der Geist tun, damit er nahe darfst ausgeben, alle Evidence, und uns will man so hin. Nicht, dass wir uns ein größer Chilik, er ist ein Lifter, Fifter, aber wenn ich kieke im Mund, tracht er noch im Rosenberg, ich kann nicht so aussehen, sagt mir, hat mich rausgeworfen, pfiii, drei Maschigungen, elf fährt, wo es der Tate gehen am Maschigen, also gehen ich Guidance, er soll mich da, wenn er einmal hat, ich schach, einmal hat, ich bin einmal hat, ich mache, weil wir in einer OCD hat gehabt, als ich nach Kranken, hat er ihm geschickt, um das ist was Und noch wir jetzt haben gewohne stehen, wo es an Tate hat gegeben, ob es ein Falschen geht von Moishe Sabrida. Es er hat ihm sicher drauf, sie gesagt, dass für alle Kinder Jobs. Stütze gemacht und Toilet Pizza, so hat er sie gemacht, der Er redt mit der Bucher und um meine Wohle. Jetzt haben Er weiß, man kiegt ihm noch. Ich habe angegeben, auf immer Komplein, als er ist, ein Kind soll der Government auf ihn zu geben Geld. Und wir da dritte, wo sie das auch da stehen, schab sie Am Schiegener, er kommt an, er ist mit gedreht auf einem direkt mit ihm. Wo soll er nicht reden mit mir? Wo soll er mit ihm? Komm getotcht. Wo soll er nicht reden mit mir? Ich sollte mir einer, der weiß, ich habe getroffen, ganz im Smedrisch. Ein Mensch, also wenn du im Rosen kannst mit mir reden, er versteht es alle. Sie haben gemeint, sie werden mal weg, weil der ist ein Sack, mir kack, mir ruft, die Vriol getienet. hat ist der halbe Scheigitz, ganze Scheigitz, 100% hat zehn Er ist gestorben, ein ausgespielter Mensch. Er ich habe das gut nicht. Ich er habe das größte Mäuse, das ist ein Fabrizier, ein Ich schicke es auch. Das ist alles, er Ich habe das gut nicht. Das ist ihm eher, das nicht. Es gibt ein Jury, das in der Reben setzt, er mit sich herum, mit dem Dörr, mit dem mit dem Dörr, mit dem Dörr, mit dem Dörr, mit dem Dörr, mit dem Dörr, mit dem Dörr, mit dem Dörr, mit dem Dörr, mit Jeder Ruf in der dass er schnell gewachsen Otter hat er auch er gewachsen, schnell kann er ganz schnell. Jeder Ruf ist so. Das hat man nicht gerechnet, dass er so schnell gewachsen in Amerika. Ja, er hat er so schnell Probleme mit den Needles, mit anderen Sachen, mit lernenden Gäuschen, Sachen in der Ich weiß es doch gar nicht. Wo kann ich das hier nicht verkaufen? Walder ist ein Problem. Kann ein Korz Problem wie viele wohl Walder. Ich habe jeder selber wie ihr auch. Ich habe jeder andere Wohnen so zusammengesetzt und sie will dich hinterbringen. Weil wir es gewohnt sei, größt genau in Und sie haben ein Einzel zu dir. Eine Sex-Story. Äh, so wachst du dich auch. Da wohnt da, dass die meisten die verkauften Kinder im Woch. Und sie haben eine Hand gewohnt. Jetzt kann man nicht wir alle Juren. Aber wenn die ist doch nicht die Bankrotten, wenn man Melder hat gestimmt dort. Er hat abjurst Kinder jeden Tag in alle geduren. Er hat zwar nicht gewähnt an Tapavit. Er hat jetzt sind zwei Das einzige Wege, er hat zwar ein Geheim. Walder war der Zipauerfuhl. Ja, Zipauerfuhl. Bullshit. Das war kein das war anderen. Ich suche ein Schiff in Storge. Ich kann nicht nehmen kann Stellung. Aber es ist damals so, auf dir hat keiner nicht gesagt, dass er bist noch gelaufen, Meidlich. Auf ihm sucht man ja. Es ist etwas, wie du sagst. Es ist noch 10% haben, 20% haben, aber etwas ist gewähnt. Ich leige er auf, du, in dem bekannten Maget, der heißt Y.Y. Jacobson, und sie bringt auch zu dem bitteren Tragedy, wo sie geschehen, aber da so viele Kinder verfeiert, da so Mamas, und er hat sehr süße Werte, will jeder einer soll es hören. TheYeshiva.net Today's class is dedicated by Norma Bloom in memory of her beloved father, Duvid Ben-Nussan Ha-Koyen Tehei B'tzerot HaChayim, and thank you so much. It's also dedicated by Zalmi and Sarah LeCohen in uh, loved memory of uh, his grandparents, Reb Wolf and Esther Greenglass, the famous uh, Makubal from Montreal, whose 11th yard site was on the 22nd day of Tevis. Thank you very, very much, and mazel tov for your birthday and for the new baby girl, Henya Larichis Yom and Vashanim when we grow up and we usually learn the story of the Egyptian exile, Galus Mitzrayim and the exodus of Egypt, which occupies the three portions of Shmois Va'erabai and then continues in Beshalach and Yisra. The 10 plagues, the 10 makas always occupy a very central theme. But the way we see it often is that Hashem was trying to impress Parai and inculcate within him the desire to be able to finally let go of his control and tyranny and let the Jewish people free. But then the question is why was there a need for 10 plagues? Why these plagues? So the truth is when you look in the parashas Hashem tells Moshe V'yedu Mitzrayim ki ani Hashem. That the plagues are not just here to display prowess and extraordinary power. They're actually pedagogical. They're actually educational. If you really wish to define it in the most accurate terms, the 10 makas were essentially 10 lectures. They were 10 shiurim the physical display of each of the plagues was just a graphic way because the best classes are graphic <laughs> visual right audio is very very limited when there's visual we all know this we know this with props we know this with plays the stories that you experience and you see those are the deepest lessons in life so Hashem was actually teaching the world how to teach <laughs> so the 10 makkos they're described as events the water turns into blood, the frogs come, the lice, the wild animals, etc., all the way down to the last plague. But that's true. But be, be in, inside each of these spectacular displays of God's omniscience and, and omnipresence and infinite prowess, there's essentially a tutorial, a lesson, a sheer. And that's really how one ought to understand these 10 plagues allowed the Jewish people and the Egyptians and the world to evolve their own consciousness and awareness to mature our consciousness mitzrayim ki ani Hashem from those paradigms that allowed the exile to happen that allowed slavery to happen that allowed tyranny to happen to a newer higher consciousness that allows for geula that allows for emancipation and liberation on every level politically and spiritually and psychologically and physically on every level individually and and collectively for the Jewish people and ultimately for the world. Maral writes in his Sefer Gvuras Hashem which is dedicated to Yitzias Mitzrayim, the Maral of Prague, he says that the Egyptian emancipation was not a one-time event in history. It introduced a new vocabulary into society, the vocabulary of freedom. He says even when the Jews went back into slavery, they still celebrated Pesach. He's basically raising a question. Why were Jews over centuries and millennia who were in exile, why are they celebrating the Seder as though they're going free? They're not free. Mela, when they were free, they were free. And the Maral says, because in his words, the freedom that happened then was an inherent freedom the circumstances of exile don't obliterate that there was a certain transformation that happens for eternity even when physically the Jews were unfortunately again subject to various circumstances that were enslaving and today I want to discuss the first of those shiurim the first of those lessons that Hashem presented to the Egyptians to the Jewish people and ultimately through the Torah to the world. Of course, Paro didn't budge yet. There was still another 9 <laughs> lectures that he had to attend <laughs> until he was moved. Right? Sometimes one, you know, one speech doesn't do it. Even if it's very graphic and very dramatic. But the first lesson in a way is the is is the it's the genesis of all the lessons. You know, we say the haskala, the beginning always sets the tone. The first one set the tone. And that's what I want to explore, but in order to contextualize it, let's remember the evolution of the story very briefly. Moshe is shepherding the flock of his father-in-law in the wilderness he's at a mountain later with it's it's what's called the mountain of Khairev called Har Helikim Rashi says because of what would happen later in history the mountain of God he's minding his own business to put it bluntly he's doing what a shepherd does a shepherd takes care of his flock we spoke last week at length about that one sheep or goat that ran away and what Moshe learned from that experience and what he taught the world from that experience and why he was chosen as a leader so let's now go to the next step. He sees this burning bush. He approaches it. Hashem says you're standing on sacred soil and he introduces himself. I am the God of your father, Hashem, God of Avram, Yitzhak and Yaakov. I have felt experienced the pain of the Jewish people in Egypt and I want to send you on a mission as my ambassador to go set the people free. But Moshe Rabbeinu is very very resistant to take on the mission. As Rashi says, you could see from the verses that for 7 days there was a dialogue. There was a conversation that went on. Hashem was pleading and begging and convincing and persuading. And Moshe explained every reason under the sun and above the sun why this is going to be futile and unsuccessful and at, at, at any count he's not the right person. At finally at some point he says the people are not going to believe me. <laughs> Paro is not going nobody's going to accept me. And Hashem performs together with him three miracles. And these three miracles are supposed to assuage his his fears. And what are those three miracles? The first one is he says, "What are you holding in your hand?" Mazabiyatcha. And Moshe is holding a stick. God gave him that stick or told him to take that stick which he calls the divine stick Mata Elikim and it's the staff that he's going to carry around throughout his journey in Egypt his negotiations with Pharaoh this is going to be the famous stick of Moshe so what is it a stick drop the stick and as he drops the stick to the ground of course it's morphed it's morphed into a serpent a nachash Moshe flees he runs away. <laughs> There was there was a serpent right in his presence and it seems like a venomous one and a and a dangerous one. So Hashem says, "Now fetch the serpent by its tail." And suddenly it's a stick. That's miracle number 1. Number 2, this is not enough. <laughs> Number 2, take your hand and put it in your bosom. And he puts it in his bosom, take it out and Suddenly Yadim Mitzaras kashalik He seems like a leper. It's completely white, depleted of the red vivifying color of the blood. It seems like it's white like it's like white as snow put it back into your bosom he puts it back into his bosom he takes it out of his bosom and shava kipsara his flesh is back to normal this was miracle sign number 2 hashem says these two might not be enough here's a third one You'll take water when you get there, you'll take water from the Nile, from the river, from the Nile delta, and you'll pour it onto the earth and it's going to be morphed into blood. And Hashem says between these three miracles you're covered. In fact, when he comes to the Jewish people, he performs these three miracles. In the beginning they believe it. But when he goes to Pare, Pare increases the labor and as a result of that the Jewish people now can't accept Moshe Rabbeinu. At the beginning of Parshas Vayera, lo shamu el Moshe mikotzer ruach ma'avoda kasha. They're short-breathed and the labor is so intense they can't listen to him anymore. Things became from bad they went to worse because Paro was so infuriated by Moshe's request to send the Jewish people out. And Moshe in desperation turns to Egypt, turns to Hashem, says, it's not going to happen. The Jewish people are not listening to me. You want Paro to listen to me. And I'm anyway not the person. Ani Aral Vasai. When he comes to Paro, this is the first time he came to Paro in the Shmois. It was a failure. Pare just said the Jews are lazy, let's increase the burden of labor, increases the quota that they have to produce each day in their slave labor, the quota of bricks that they were manufacturing. But now in Ve'era, he goes back to Pare. Pare says a miracle, and of course Moshe does the first miracle. First miracle is that the stick is dropped. He tells Aaron, take the stick, drop it, it becomes a snake. But Pari is unimpressed. He's completely unimpressed because his own magicians do a particular similar miracle. And even though Aaron's stick swallows up their sticks, doesn't make an impression on him. And that's when the series of the plagues begin. And the first one is, of course, the miracle, the third miracle that Hashem already told Moshe and Shmos, that the water turns into blood. So that miracle was all the way in the beginning. It was number 3 and now it becomes the first of the 10 makkahs. But what is the significance of this? When we read the story, you know, we could read it in a in a very simplified and maybe immature way. It's like, okay, the stick will become the snake. That's impressive. You still not impressed with me? Okay. Put your hand in your pocket. You're a leper. You're still not impressed. We're going to turn water into blood from all of the possibilities of creating these spectacular supernatural events, why are these three chosen? And the third one becomes the genesis of the 10 plagues. Is there any thematic connection? So Rashi says some Rashi points to some ideas and the Midrashim point to some ideas and different Sfarim there's different ideas. Here we'll discuss one element that pervades those first three miracles with the last with a focus on the third one, which is the first of the 10 plagues. Moshe Rabenu in his conversation with Hashem saying, I'm not taking on this mission, it's not for me, basically demonstrates and displays the idea that he's afraid of three things. The first is the people. lo They will never believe me. And we can understand what he's saying because that's exactly what happens. They are so tormented. They have experienced so much disappointment and pain and defeat. Are they even ready for this journey from slavery to redemption? what's the expression you know you can take the jew out of exile can you take exile out of the jew they used to say you can take the jew out of russia can you take the russia <laughs> russia can you take russia out of the jew you know i can take you out of trauma but can i take the trauma out of you they're not going to believe me. Here's another prophet coming to say, "Oh, oh, oh, there's going to be good times." Sometimes when people are so tormented and traumatized they can't think about anything else. I'm just trying to breathe. I'm trying to breathe. Like Shamuel Moshe Ruach, I'm just trying to catch my breath. You know, when somebody's choking you, you can't talk about emancipation. <laughs> You can't talk about a vision of liberty. I'm trying to survive. Survival is my task and it occupies 24 hours a day, 7 days a week. It occupies every surviving neuron in my brain. In fact, trauma shuts down much of the body and much of the brain so that whatever is left should be able to be focused on one thing, survival. There's no space for anything else. Today we know from neuroscience from scans actually what happens on a very physical level, never mind emotionally and psychologically and it's all connected. I once heard from Rabbi Yisrael Meir Laushli, to the former Rabbi of Netanya, Tel Aviv, Chief Rabbi of Israel. He was a child in Buchenwald, and he was describing his days and nights. Somebody was asking him what it was like, and he compared it. It was so graphic. He's very... Uh, he's very good with words, but he described something. It was just an unforgettable image. He said, compare me to that little insect, that mosquito, that roach, that bug that has one thought. <laughs> It's trapped and it's just thinking about survival and it will do anything. He says I'm a 6-year-old boy in Buchenwald, no father, no mother, no family, no support, starving, always starving. You know, imagine Yom Kippur 3 days straight with the nights and there's no day after. Always starving, thinking about one thing, survival, survival, survival. You can't talk about vision. You can't talk about broader concepts. That's why it's so important to understand even somebody who may be living in physical prosperity, but if internally they are dominated by that mindset of survival, there's nothing else. I freeze, I run, I fight, I flight, I freeze, but whatever it is, I'm I'm I'm just in a very very narrow place. So Moshe says are these people really capable of this message? Are they ready to become a people? Are they ready to go free? They're not going to believe me. Too much disappointment, too much pain. That's a good question. Moshe Rabbeinu was also afraid of himself. He says, I can't speak. I'm not the personality. I never spoke, not yesterday, not the day before. I don't even know how to speak. I have a speech impediment. And it's just not who I am. Moshe by nature was a quarantine I don't know if the right word was a quarantine type of person. He was shepherding the flock with serenity and tranquility. The Rambam calls him Mifchar Min nushi was the most elevated of spirits. He wanted to be in communion with nature and with Hashem. He was a meditative person. Moshe Rabbeinu was not a person who was by nature out there with people. That's why later you see the crisis. He asks Hashem to kill him. Hargeni Narag, how am I supposed to lead these people? Moshe is a, a spiritual giant and he feels this is just I don't need this for my validation. I don't need this for my ego. <laughs> I don't need anybody to know me. I'm fine. I'm just completely fine living in a world without anybody noticing. <laughs> it's what we call real confidence. Real confidence. I can't do it. I don't want to do it. I don't need to do it and I'm not the right person. I'm incompetent for this task. The third fear of Moshe is he's afraid of Pharaoh. <laughs> How is the monarch of Egypt going to respond to me? How is he going to listen to me? How is this tyrant going to be persuaded to change his reality, his MO, what he's been doing so successfully? How do you expect me to engage in a successful mission? So Moshe has three fears. The first three miracles of the Rebbeinu Shalom are not just three uh, uh, spectacular drama, fire, divine fireworks uh, uh show uh, before the Jewish July 4th. They are really tutori tutorials to Moshe about the three things that frighten him so deeply. The first is the stick. The Jewish people are called Matos. The Shvatim HaKod Vaidaber Moshe al Roshei HaMatos. Hashem speaks to the leaders of the tribes. Why are we called Matos? Shvatim means scepters. Matos means sticks because sticks are branches that come from one tree just like the 12 matos the 12 sticks come from one tree the radakos says the reason Jews are called matos a stick rather than a branch sometimes we're called shvatim is because a stick gives you support you can lean on a stick we hike with a stick elderly people who need help walking take use the cane for support. And the Radak writes that the definition of being a Jew is that you're a source of support for other people. So that's why we're called matais. In other words, to live up to the identity of a Jew is that I become an ambassador <laughs> of love, light, hope, which means I become a source of support, of empowerment for other people. In this case, Moshe is holding the quintessential stick, the stick of God through which he will fulfill the mission that Hashem is going to entrust him with to go liberate the Jewish people. And he will turn the Jewish people into Hashem's staff, into the king's scepter. What what Esther says to touch the king's scepter, the Sharvet hamelach, Because the Jewish people essentially are the stick, the scepter of the king. The scepter represents the tool through which the king executes his mission, his will, his plan. And the Jewish people, Mamlechas kayan and Vigoy Kodesh, are the ambassadors of Hashem. In other words, the scepter of the king in this world, implementing his blueprint for creation, his vision for creation. That's the stick. Matei ha'alekim, Matei's b'nei Yisrael. But this stick is thrown into the earth. It's thrown into the ground. It's now covered by garbage and gravel and dirt and filth, and it becomes a venomous snake. And what Hashem is teaching the Jewish people is, what Hashem is teaching Moshe is, you could believe in the Jewish people, but you have to understand, even the most divine, sacred stick, Mata Elikim, if it's thrown into dirt, and if it's covered with gravel and filth, it could become a venomous snake. Moshe Rabbeinu had to have vision here to understand the people. When a person goes through such painful experiences, the person may appear as a venomous serpent. Moshe had that experience when he went out as a youngster and he saved one Jew who was beaten by an Egyptian and the next day a Jew informed upon him to para. So Moshe felt the venomous bite of the snake and Hashem was telling him, "I know. I know." But what these snakes need more than anything else is that you shouldn't run away. You don't run away. <laughs> Don't be afraid. Go and hold on to it and lift it up. And you know what will happen when you will lift it up? You will see that it's really a mata ha'elikim and that will change everything. This is the first thing Moshe has to understand because a leader who doesn't believe in the people and doesn't see the potentiality in every child and every student in every person beginning with themselves, of course I'm going to be unsuccessful. But now comes step number 2. Step number 2 is Moshe Rabbeinu afraid for himself. What of my fate? What of my destiny? And Hashem says, put your hand in your bosom and when what happens then is you become a leper. And the symbolism here is it's much more than a graphic display of a miracle. It's a sheer. What's the representation? What is the idea of a hand stuck in a bosom? When my hand is in the bosom, it can't execute anything. There's no expression. My hand, my influence, my arm is hiding. It's tucked away into my bosom. In fact, there's a fascinating pasuk in Tehillim. David HaMelech says in Ayin Dalet, Tehillim 74, Lama sashiv yadcha v'yemincha mikerev chekecha chalei. Why do you withdraw your hand, Hashem? Why do you withdraw your right hand? Draw your hand out of your bosom. <laughs> mincha chekecha take it out of the bosom I want to see your presence. I want to see your passion. I want to see your heart. I want to see your power. I want to see your influence. My arm, which represents my power and my vigor, my stamina, my leadership, is tucked into the bosom. And Hashem is telling Moshe Rabbeinu, that's what you're doing. You were created to change the world. You were created to light up the world. But your hand is in your bosom. And you know what happens when your hand is in your bosom? You don't become more alive. Actually, you're deprived from your oxygen. You become like a leper, and what's the halacha with a mitzayra? The only form of impurity where the consequence was badad yeshev mechutz lamachan ma'shava. The leper had to be quarantined. Wow, is quarantine <laughs> a curse or a blessing? Depends on <laughs> Depends for how long. <laughs> Depends in what context. Depends what type of marriage you have. Depends how big your house is. Huh? Depends with who. Very good. Oh, Depends how comfortable you are in your own skin. Right? <laughs> Moshe Rabbeinu has a vision of being spiritually quarantined. Hashem says it's actually a form of leprosy because your soul came down to the world to achieve this mission. Take your hand out of your bosom and when he does that, he puts it back and he takes it out of his bosom. Now he's fully alive. Moshe, you can't be afraid of yourself. And you cannot continue to believe that you're incompetent. I'm with you. You're my ambassador. shel adam and don't think that your ultimate perfection in life will be achieved by being quarantined. For you, that's a form, kavayachal, of impurity. That's the second miracle, the second shear to my Rabbeinu. It's interesting, you see the meticulousness in Chumash. Hashem tells Moshe, put your hand into your bosom take it out. He takes it out. It doesn't say he took it out of his bosom. It says Vayitzia and he was a leper the hand was white like snow the second time around he says take put your hand back in take it out vayitzia mechekai he takes it out of his bosom the first time he took it out he just physically took it out but he didn't take it out of his bosom philosophically he still believed in his identity as isolated the second time around vayitzia mechekai he got the message he became a transformed human being, and not because he lost his spiritual transcendent touch, but he understood that he is precisely the person who could serve as the interlacing link between heaven and earth. The third fear was the fear of para, the fear of confronting this great tyrant. Egypt was the superpower of the time. Moshe escaped Egypt because of Parai, And Moshe knew Parai. Remember, he was a step Zayda. We don't think of it usually, <laughs> but Pare was his step-grandfather. He knew Pare very well. Whether it was the same Pare as it seems literally or some say it was a new Pare, but Moshe knew the culture, he knew the palace, he knew the pharaohs. And he said it's not going to work. And here is where Hashem displays the third miracle and this becomes the first lecture for the Egyptian society and for the Jewish people and for the world, the 10 plagues where the water of the Nile becomes blood. To appreciate the significance of the first of the 10 plagues, we have to learn a little bit about the Nile. A little geography lesson, if I may. The Nile River stretches over 4,184 miles. It's assumed to be the longest river in the world. Some scientists argue and say the Amazon in South America is longer, but it's competi close competition between the Nile and the Amazon. It stretches as long as the distance from Warsaw to New York. That's the Nile. Its story begins in the western desert of Egypt. You see, in the western desert of Egypt, the desert of Egypt there's absolutely no water. There's no rain. Therefore, does not lend itself to anyone living there, anybody dwelling there. They call it a Saharan playground <laughs> for sandstorms and for locusts. You have lizards that dance on 2 feet much of the day to avoid the scorching sands of the midday. That's how dry, that's how hot, that's how that's what type of environment it is. This is Egypt without the Nile, without the Nilus. It's little wonder that the ancient Egyptians venerated the Nile River. It wasn't just an important river, it was their ticket to life. It was their ticket to civilization. It was their oxygen. It became their god. Chazal say Rashi says how you mishtachavim lenilus. They literally saw the Nile as their deity. This was their god because it single-handedly saved their civilization. How did the Nile allow ancient Egyptians to live and farm on a dry desert land? What happens? The answer is and this is an extraordinary phenomenon in nature. The river flooded every single August. Every single year August came and the Nile flooded the desert. And when it did, all the soil that was rich with nutrients was carried through the water and it spread across all of the river banks leaving a thick moist mud perfect for growing crops so the nile flooding each august transformed the landscape from its cooling waters came exciting fish perch fish that were bigger than fishermen because of these cooling waters of the Nile. From its loamy riverbanks came mud that was used for bricks and papyrus that they used for books and for boats. So the river became a source of living it also became a source of extraordinary wildlife the famous crocodiles <laughs> the famous Nile delta crocodiles diverse fish and diverse birds, turtles, snakes, hippos, and of course, as I said, one of the world's largest reptiles. I don't know if you ever saw them, but the crocodiles of the Nile. That's why Yecheskel Hanavi in the Haftarah of Parshas Ve'era, he compares Egypt to Hatanin Hagadol Haroivitz Betoich Ye'orav, the awesome, ferocious crocodile that dwells in the Nile Delta. So it became what you would call the umbilical cord for Egypt. This was the lifeline of Egyptian society. Each year in August, each year in the month of August to this very day, <laughs> to this very day, they have a 2-week holiday in Egypt. The holiday is called Wafa Anil. Okay? Wafa Anil to celebrate the ancient the ancient flooding of the Nile which saved their civilization and this was the vital event of the year, the celebration in August. Even today, if you go to Egypt, <laughs> there's a common blessing. May you always drink from the Nile. This is one of the great blessings an Egyptian will give you. Now, just for for historical accuracy, the Nile no longer floods each year in August, and the reason for that is because of human intervention, of course. In the year 1970, not very long ago, the Aswan High Dam was built. And this huge dam controls the flow of the river it allows them to generate electricity, irrigate farms and provide homes with drinking water, but because of this dam, the flood, the natural flood each year in August that they worshiped doesn't happen anymore. So this fascinating river remains an invaluable source of life for Egyptians to this very day. More than 95% of the country's population depends on its water and live within a few miles of the river banks. If I'm not mistaken, the Nile that begins there travels through 11 countries. That's the Nile. But, and here's a big but. There was another side to the Nile let's call it the darker angels of the Nile because in truth the Nile was a river of blood. It wasn't a river of water. We all remember the moment that Pare tells his entire nation, lechalam kol hayiloid hayoyre You shall cast every male born into the Nile. The Ramban Rabbeinu Moshe ben Nachman explains what happened. He says, it's so strange that when Moshe speaks to Pari and asks him to set the Jewish people free and Pari increases their burden, the policemen, the police officers tell Moshe and Aaron, you made things worse because of you Pari is going to kill us. And the Rabban says, what, Pari is going to kill us? Would be like a Jew telling some Jewish leader in 1944, because of you, Hitler is going to kill us. Haven't you heard about what's going on in Egypt? And the Ramban says something incredible. He says it was all secretive. Pare came across as a very, very benign and menschliche king. That's why first he just imposed taxes on the Jewish people, then slave labor. Then he called them clandestinely the midwives and he said, kill the Jewish baby born when they're born, the males, without anybody knowing. Then the Ramban says, he told his nation, throw the kids into the, throw the baby males into the Nile. The Ramban says, he didn't come out with a clear declaration of war against Jewish babies and tell his policemen and tell his soldiers, go take Jewish babies and kill them. The Ramban says, that wouldn't work. Why wouldn't it work? Because, he said, it would have been so unpopular. These people saved your life. Yosef is the one who saved Egypt. How could you betray the Jewish people that way? Second of all, he said many citizens of Egypt would protest it. Third, the Jews would declare war. What did Pare do? He did something else. Clandestinely, he gave a message to all Egyptian anti-Semites. If you ever find a Jewish male baby, throw him into the river. The father and mother are going to come screaming to the governor. The governor says, that's horrible. Bring witnesses. And if you bring witnesses, we'll punish them. Of course, there's no witnesses. And a whole secret culture developed where every anti-Semite knew Jewish life of males, baby Jewish lives, are hefker. You could do whatever you want. You will not be brought to justice. They can go middle of the night and abduct a child. They can go middle of the day and grab a child. Most of it could be done in middle of the night. This is what the Ramban says. That's why they told Moshe, you're the one who's creating anti-Semitism. Paroi was a good person. I don't murder anybody. On the contrary, bring evidence. Bring evidence. We'll put him away for life in prison. There's no evidence. This is how the Ramban explains what happened. As a result, there was a major lie going on. This beautiful river and people go on vacation to the Nile and they'll describe or you could see pictures or videos of this beautiful lush gorgeous splendid river that triggers feelings of ecstasy and the splendor and glory of of God's world and of nature the beautiful and splendid river continued to flow its lush, fresh, sparkling waters conveyed an air of serenity and tranquility and humanness and the joy of life and the vigor of life, a feeling of love and a feeling of relaxation and people who love each other spending time at these beautiful rivers, on, at the beautiful river on vacation sunrise came and the warm sun rays of the Egyptian desert mixed with the bluish royal color of the Nile. The Egyptians sat at their beloved river as they still do today on their beach chairs, probably drinking pina colada or the delicious Egyptian wine that they had at that time, reading Schopenhauer, listening to Bach or Mozart, enjoying enjoying their music, some people playing frisbee, some people jogging and doing their exercise, some people just meditating in the water, reading a book, getting a suntan. It looked so beautiful. The truth is that the Nile was the propaganda machine of ancient Egypt it was like the propaganda machines created by Stalin in the Soviet Union, created by Hitler in Germany. The Nile was a killing field. The Nile was a cemetery for innocent Jewish babies. The Nile eclipsed this great dark secret of genocide, of horrific torture, of endless pain and abuse as the poor, small, angelic bodies of the Jewish children were cast into the Nile River. The sparkling waters covered up the cries, the moans of the babies, of their mothers, of their fathers, of their siblings. The river, you'll forgive me, was one bloody hell. It was no lush paradise. Of course, there was no evidence for anybody to bring a perpetrator to court because where are you going to retrieve the corpses from? The depths of the Nile, where are you going to find the witnesses? who saw this Egyptian monster throw this baby into the river and in the morning the river is back to normal. Nobody could see the red blood that was really the core of this entire Nile that covered up this horrendous crime that Pari did not want anybody to find out about. This was the first plague of Mitzrayim and it was a very very powerful message. It was a sheer. The blood the water of the Nile turned into blood. Already before that it's the third miracle that Hashem shows Moshe. The water turns into blood. What Hashem was doing is he was simply uncovering the truth, unbeknownst to anybody but Paroi and some of his people. Many Jews didn't even know the full truth. Many Egyptians didn't know the full truth. But the deep dark skeletons the deep dark secret of the Nile that it was a blood soaked river a place of murder and genocide, it rose to the surface. The venerated god of Egypt, the beautiful Nile, the source of life and prosperity, was a hiding place for unspeakable cruelty. What was the message? Hashem was teaching the entire land of Egypt as he was first teaching to Moshe. That a lie you're not going to be able to hide forever. Big fat lies can deceive many people for much of the time. But the lie will never ever hide the reality from Hashem. God knows everything. You can't hide behind your propaganda, your charisma, your charm, your fake kindness to eclipse your bloody evil. Power is powerful, but truth is more powerful. So when Moshe is afraid to confront Paray, there's no way of confronting Pare, Hashem says, truth is more powerful. Reality prevails because reality is real. That's the nature of realness, the nature of reality that it prevails. MS may eretz titzmach, it says in Tehillim. The truth may be buried deep in the ground. The Kotzke Rebbe said the MS is bagrab and tiff in the erd. Truth is sometimes buried deep, deep, deep in the ground. And nobody could see it. But emes me'eretz titzmach. It's going to blossom one day. So with the miracle of the Nile, Hashem taught a lesson to Paro, to the Egyptians, to the Jewish people, to Moshe, to the whole world. That's just true. The world is ultimately governed by emes, not by sheker. Yes, we call it an alma de shikra. We call it a false world and we all know why. <laughs> There are propaganda machines. And people can be fooled and people can be deceived. We lie to ourselves and we certainly can lie to others. But ultimately there is a lesson here, and that is sinister schemes, falsehoods will not be able to be hidden forever. Reality prevails. The blood on the bottom of the Nile River hiding, eclipsing the cries of countless innocent children whose only crime was that Jewish blood flowed through their sinews will rise to the top and it will bring your downfall even if not as fast as we would all crave because evil negativity ultimately doesn't constitute the core of reality. It's skin deep, it's superficial, it doesn't have real substance. Because the only real substance of life, the only real substance of life is that which is true. And truth, therefore, that is life, that is reality. There can be cover-ups for truth. They can survive, they can thrive, they can wreak havoc and pain. But their substanceless reality did I just make up a word? But the lack of the substance, the lack of the emes means that ultimately when the covers are removed, it's going to appear for what it really is. It's a shell, it's a klipa, it's a husk, it's a sheker. And sheker, as Chazal say, ain't loy raglayim, it has no real foundation because it doesn't really exist. It exists because I'm denying truth. It exists only because I'm lying or somebody is lying or something is lying. And a lie at the end of the day can't endure because it's a lie. It may take time, it may take maturity, it may take a lot of pain too. But ultimately, it rears its ugly head and you see that there's nothing here. It's just not emes, it's not true. The Jews had to learn this. The Egyptians had to learn this. Pari had to learn this. Moshe learned this at that moment. The true color, pun intended, the color of blood of Pari and his regime comes to the surface and that's when redemption begins. It's not the last plague, but it's the first plague. It's the first shear that teaches people how to view the world, how to view themselves, how to view reality. To understand as Mackenzie nicht behalten von dem Ebersten. <laughs> I can hide, I can go into closets, I can invent stories, but reality is present. Maloi chalaretz kvoida. Existence is real. And at the core of existence is truth, is realness. I can't hide from realness by definition. Truth, the truth of reality I can't manipulate just by giving off a false impression. And therefore as a result, Moshe could now have the confidence to take on Parai. And how does the Exodus end? How does it end? A sea splits. What is it? Why? There's a lot of interesting ways in which you can get rid of the Egyptians, but from all the ways Hashem again goes back to the water. Not the Nile, this time it's the Yam Suf, the Gulf of Aqaba, the Red Sea. But again, the water opens up. Kriyas Yam Suf. What does that mean? What were the Jews learning? All the secrets come to the surface and that water mida keneged mida badavar asher zadu alayim that water that they used as their propaganda machine to demonstrate that they live in a wonderful civilization where there's music and there's art and there's poetry and there's philosophy and there's universities and there's great businesses and relationships and family life and a wonderful regime and a superpower cultured and progressive but that river of yours was really a killing field of innocent people. And that's the river. That's the pl same place that they end up in in that water. That was that perfect symmetry of the beginning and the end. And no, it's Seifim B'tchilas in the first Makkah. And at the end, when the Jewish people ultimately emerge triumphant because they realize that they will not go back to Egypt, that the Egyptians will not be able to take them back, even though Pyra came to pursue them. And now I'm going to ask you to take a look at your copies. If you don't have one, it's right here on the table, Kensnemen. On the bottom. Tuf Mem Let me just tell you what this is. This is the sequence to our conversation. This is the next level of how these things work on a cosmic level and individually. Now on top you'll see this source sheet is a printout of a sefer called Mamare Admur Hazakin. Admir Hazaken is the Alter Rebbe, the Balatanya, whose yard site is actually today, Chavdala Tevis, the 24th day of Tevis. The Balatanya's name was Rabbi Shneir Zalman, Rabbi Shneir Zalman of Liadi. He was one of the great students of the Maggid of Mizrich. He was born 1745, passed away Chavdala Tevis, Tovkov Ayin Gimel, 1812, while running away from Napoleon, running from Belarus, Lithuania to the Ukraine, where he passed away Mitzvah Shabbos Chavdala Tevis. Author, the Tanya, the Shulchan Aruch Harav, and many other works. And this is a safer called Maimori admur Hazakin Haktsarim which are brief brief short discourses of his that he shared in his early years and were written down by students by disciples by talmidim by chayzrim so this is from the earlier years later he would say much longer discourses and explain more and Alter Rebbe was of course the founder of Chassidus Chabad which stands for Chachma Bina Das wisdom understanding knowledge here is a little short mimer but don't be deceived <laughs> by the shortness and quantity. The title is Afela b'Mitzrayim, The Darkness in Egypt. Because it's going to focus on the second to the last plague. But you'll see here again this theme that each plague is a tutorial, it's a sheer. Chazal say that one of the reasons that darkness befell the Egyptians and it went on for days the Jewish people experienced light was levar harishayim ki yadua to be able as they say to draw a line in the sand between the good people and those who identified with the Egyptians who wanted it to remain their home who somehow were lap with the Egyptians by the way this explains why so many Jews were comfortable in Egypt because Pari created a regime it wasn't the third Reich Pari created a regime that's very menschlich we're very humane. We love the Jews. We don't have anti-Semitism by us. First of all, the Jewish girls, we cherish and respect the Jewish boys. It's a tragedy. It's some monsters who are roaming the streets in the middle of the night, and we want to bring them to justice if you can only bring us the evidence. In many ways, it was still Germany in the 1930s where so many Jews said, you know, this there's some crazy people some crazy lunatics but you know let's let's let's let, us let us allow the tide to pass over us and things will go back to normal in this case as the ramban says even paroi didn't declare himself as an anti-semite i'm menschlich so Makas Choshech allowed in that darkness to draw sand. it says many of the Rishayim died during the plague of darkness but he says let's go to a let's take this on a, from a let's understand this from a deeper more spiritual psychological perspective ubir hadavar the explanation is as follows hine gam u bechol zman yesh in every generation and in every milieu in every era you have the same phenomena biyiski al derech mashal shmore hayayin he says, take the shmarim of the yayin. Shmarim of the yayin are the sediments of wine. Whenever you uh, whenever you produce wine, you'll always have you'll often see you drinking wine and it's a wonderful drink and then suddenly yeah, you come across all of these <laughs> all of these sediments at the dregs, the dregs of the wine often on the bottom of the bottle. These are called shmarim. Uh, sometimes they call it the yeast, the yeast of the wine cuz basically wine sediment shmari hayayin is made up also of dead yeast. <laughs> and this is basically in the wine in the winemaking world I think it's referred to as lees anybody here makes <laughs> wine I think it's referred to as lees L E E S they're formed when the dead yeast cells are left over in the wine after the process of fermentation so they they're I believe completely harmless, but uh, you know they're they're shmarim. They're, they're they're the dregs, they're the sediment. So he says shmari hayayin, the sediments of the wine. asven um is gabrin yosef yosef ye hayayin zach vitzalo. The more the dregs, the more the sediments come together and they become stronger and stronger, they're building their own army. What does it really mean? It means that the rest of the wine is becoming more pure, more refined. Because when the sediments are scattered all around and isolated, they don't have this accumulative power, then they're mixed throughout all the wine. But when they gather together, he says, and misgabrin, they're like strong. Of course, he's using metaphoric language. They're not gathering together to create an army. They're just that dead yeast. But the point is, as it seems like they're gathering together, it just means that the rest of the wine is becoming zach. Zach means pure, refined, clear. וקורב לעמידס היין על צלולוי, אז נפלט ויוצא ממנו כל סיגי השמר אפילו הדק שבדקס. And when the wine is about to reach its ultimate state of clarity and purity and refinement, what happens? The last sediments have to be emitted, have to be separ separated, have to be extracted, have to be spit out. Afilu hadaksha bedakos. Even those very, very fine components of the dead yeast, which are not crass and don't seem so dense and brute and murky and dirty. But if the wine is to become completely refined, then even these have to come out of their hiding and be extracted. And that's when you know that the wine is really becoming truly pure and complete. Next page you can turn it over. beinyan sigim kiyadua. Those who deal with silver know about the process of refining the dross it's called, right? The D R O S S I believe. Anybody? No silversmiths here? You don't make wine, you don't make silver, huh? Okay, that's fine. You create souls, huh? Yeah. So so the silversmith knows there's a process you have to melt the metal, you have to melt the silver, there's intense heat, and it extracts the dross, which is like the sediments of the dirt of the of the silver and when the dross is coming together and accumulating it means the silver is becoming more pure and more pure and when the silver is about to reach its utmost purity then even the most hidden and embedded dross has to be extracted which on one level could be frightening because before that it was hidden and now suddenly it's at the surface but it just means that the silver is about to experience its ultimate refinement and purity al derech mashulza the, the, the story of the wine, the metaphor of the wine and of the silver is allegorical. It illustrates Shabbiyos is galus ha'oir elaki b'klolos neshamas Yisrael. L'zachech nafsham elakiz ba'oir teire v'avoyda zako bruro tzlula chuli. Azai ha'psoilas shabbikneses Yisrael noifle mata mata. When there is an intense revelation of truth, of light, of godliness among the Jewish souls. And their divine souls are set on fire with the light of Torah and Avodah. And the more the light is refined and pure and crystal clear and allergic to toxicity and lies, what happens? By definition, the psoilus, the sediments, the dregs, the, the lies, the falsehood, the superficiality emerges. It gets separated. It falls mata mata. It segregates itself. It quarantines itself in order to ensure that the silver of the wine is so pure. V'gam hadak shebedakim and even those sediments those dregs that murkiness that is very dark dark means thin edel subtle which in another context wouldn't even be noticed right? If you're drinking a cheap wine, nobody even notices. The sediments fit in perfectly. But when you're reaching ultimate truth, when you're reaching ultimate refinement, it's allergic to even what you know there's, there's big lies and there's white lies, right? There's food that's mamish poisonous and then there's food that's not mamish poisonous, it's semi-poisonous. So somebody <laughs> I know there was a there was a fellow he went on a diet with his wife for 30 days only health food. They got rid of the potato chips, the black and whites, the babka, everything. After 30 days, they decided to celebrate. So how does a Jewish couple celebrate? They went to a real restaurant. <laughs> and they ate like in the good old days. He couldn't sleep all night. He had stomach pains. 7 in the morning, he calls his nutritionist. He says, "Hazois nami?" Lama Nigar is on a because I for 30 days. I watched myself and finally last night I had a normal meal like in the old days. That's why I couldn't sleep all night. So nutritionist says over 30 days of eating healthy, you became healthy enough that your body protested. <laughs> it protested when you're feeding it toxins. That's a very powerful idea. Of course you're feeling more pain because you're in a better place. Because you're allergic to the toxicity. This is true emotionally as well. Somebody who's emotionally sensitive for another person, a white lie, I don't even notice it. Min bimin ayne khaitzet. <laughs> It fits into me. But if I'm a sensitive person and I'm a refined person, even the most subtle of dirt, I'm going to reject. It's going to make me feel horrible. I can't coexist with it. You have to be careful with this. You have to understand who you are. What may work for one person may work may not work for you. We all know there's people who can eat 3 pieces of cake. Yeah, and they move on. And another person, yeah, I have somebody in my house, you'll have to guess who. They eat one piece of cake, right? And they regret it for a whole day. That's the wife. <laughs> Why there's a sensitivity there. Other people are not so sensitive. Stuff, stu they stuff themselves more. So he says the daksha bedakim when there is an ultimate ultimate light even the the subtleties of of of lies are extracted are extricated acha shahagas shalashmarim hema rishayim hagmurim misgabrim lesoif ulakabitz aleya hashayach aleya mikol sig ushmarim dakim shebeyayin vekesef ulakach yitzolel hanishar b'ma'oid chuli v'dailamev and what happens is just like in the metaphor of wine as the dregs as the sediments start getting coming together and becoming strong and accumulative, they start attracting all the sediments, even the subtle ones. So it creates this whole strong army and you're afraid, oh my God. No, no, this is exactly what's supposed to happen. The separation, the segregation so you can identify what is clean and what is filthy, what is pure and what is impure, what is true and what is false, what belongs to you and what doesn't belong to you, what is divine and what is the antithesis of truth, what is falsehood and what is emes. So as it comes together, it's now not hidden anymore. The skeletons are not in the closet anymore. The light is shining, so now they're coming together and they attract all the shmarim. Once they attract all the shmarim, there could be a real appreciation of emes versus sheker, and this just means that you're standing at the threshold of real purity. וזהו כל עיקר עניין קור הברזר של הגוליוס. עד שבעקבי משיחה, הפסוילס הגס מכולם, נויפל למטה מאוד, אז הם מסעסרים במאוד כל השייך לזה. in the crucible of exiles he calls it the kur habarzel which is uh, kur habarzel the the crucible in which you you design the barzel the barzel the iron of exiles all the way down to ikvus of the mashiach which means the end of golus the end of Golus, the soul of Jewish history, the ikvim is the soul, the bottom. As the footsteps of Mashiach can be heard. What happens is the psilus hagas mikula, the most uh, brute dross, the most crass filth falls down completely. It's completely separated. It's completely extracted. But what happens? It starts attracting to itself all of its buddies, all of its connections by osmosis by by that's how it works in chemistry and it works this way psychologically and emotionally and spiritually we attract our type and then even the subtle ones get get removed so the balatanya says and that's why you're going to see an incredible phenomenon which on one level is so painful and yet so healing ulakach and that's why you'll find the following phenomena: Shabis Oirus Eze Ish. When a person is aroused, is inspired, is stimulated in a very positive way. In other words, there's a revelation of truth in a person's life. B'makayim zeh kenegdoi שבסעירוס איזה איש במקום זה, כמה, כנגדו ייפול שמרים במקום אחר, וילקויד איש אחר בעבירוס חמורוס, וייפול בבאר שחס גוימר. These intense words. A certain Jew in a particular place will be aroused, will be inspired, will somehow find within themselves, within their environment, a very powerful, powerful light a new light has emerged in their life. And at that exact moment, the sediments will emerge elsewhere. Precisely for that reason because it's it's parallel to each other. As the wine becomes more and more pure, the sediments are falling away and emerging somewhere else. So before the wine was being purified, everything was mixed together. You didn't see the difference. But now he says when one person experienced this type of purity, this type of isiris, so the cosmos spits out at that very moment it spits out dirt that now emerges elsewhere and you will find this paradox in one area in one place sometimes in one person there is a tremendous searching for truth and for vulnerability and for oneness. And at that very moment, he says, somebody will be caught with the most heinous and disgusting of sins and will turn out to have been in a spiritual and moral abyss. And that paradox is so difficult to wrap my brain around it because what is going on? Or as somebody once said, it was the best of times and it was the worst of times. Which one is true? Here he's saying it's exactly the same thing. It's mamish the same thing. It even happens in myself. It's not just two separate people. When I'm ready for a deeper level of goodness, a new level of trauma is going to emerge. Because as I'm going into a deeper place, I'm going deeper into my soul, it's now going to vomit even those sensitive subtle toxins that yesterday I can deal with. It's part of my system. But now I can't deal with it anymore. So it comes to this room like, "Oh my god, I became such a horrible person. Yesterday I was such a nice guy." Last week I was such a wonderful person. What happened to me? What are all these thoughts about? Says the Balatanya, don't worry. It's exactly the same thing. It's the best of times, it's the worst of times because the wine is reaching a deeper state of purity because the silver is now reaching its ultimate purity even that subtle dross which yesterday was unnoticeable suddenly emerges and what happens he says in Klal Yisrael he says it so graphically in one place somebody is rising to such heights and in that very moment, it reveals that somebody else who may have been considered so holy and so inspiring and so bright and so illuminating and maybe touched thousands, hundreds of thousands of people so positively, and it emerges that it was all a lie or at least part of it was such a major lie. There was a cover up of titanic proportions in which innocent people suffered. And it creates so much confusion, so much mistrust. How do you trust anybody anymore? I can't trust greatest heroes, people, celebrities. Everybody was reading him and everybody was inspired by him and changed the vocabulary in Israel. But it came out that under the Nile River, dozens and dozens and dozens of of women and men and boys and girls who were horrifically manipulated and exploited and abused and it's so difficult for people for good reason we want to trust people we want to trust role models we want to trust authors especially if your kids were inspired by a person and this is what Alter Rebbe is describing. At such moments, you need vision, you need clarity, you have to understand that unfortunately our society is a society with so much holiness and beauty but inside inside our closets inside ourselves there's a lot of trauma there's a lot of pain and there's often a lot of lot of unresolved tension and evil and when good things are happening, those things are going to come out precisely because good things are happening. Precisely because there's a wave of inspiration and authenticity that it's going to spit out and suddenly you find out that one person sadly fell prey to such horrible internal instincts that they could not control. Or as the chief rabbi of Tzva said yesterday, that he spoke <coughs> to him and he told them you maybe can't fix everything you have done but you can do tshuva you can apologize you can become a role model of inspiration and talk about your mistakes but he just denied everything and in his words Rabbi Shmuel Eliyahu the chief rabbi of Tzfas he said he was more addicted to it than people are addicted to drugs and there was nobody to talk to it's the sadness that teaches us what exists in each and every one of us it's really a reflection of how cautious a person has to be. I once heard a story you know, I think men will appreciate the story a little more because we have different types of Yetzaharas. But but I'll use this opportunity. I'm sure somebody will make it a clip as well. I heard this story years ago and I have to tell you it was it was so real. I love the authenticity of it. I heard this from a big Rav in Yerushalayim. He said there was once a Polish tzaddik, a Jew in Poland, they used to call them a Yid, you know, holy Jews, tzaddikim. He had his community, his chassidim, his disciples. And he was an old widower. He was 90 years old. His wife has passed away, so they had a bacher, a yeshiva boy, who helped him. He tended to his needs. He lived with him in the house, and they were there together. There was also a Polish shiksa, a Polish non-Jewish woman who took care of the house. She cooked, she cleaned, she did the laundry. She was 75 years old. One night, the Bacha tells the Tzaddik, this Polish uh, Rebbe, I have an errand to do for 20 minutes. Do you mind if I go? I'll come back. He says, yeah, heit. The bacha leaves. Of course, it wasn't 20 minutes. It's like when your husband texts you, I'll be home in three minutes. It wasn't 20 minutes. He came home three hours later. It was a winter night. He approaches the house and what does he see? This 90-year-old Rebbe is standing outside of the house. He's shivering. He's 90 years old. He's cold. He's trembling. He's outside. He says, Rebbe, why are you outside? He says, the cleaning ladies in the house. It's Yichud. I'm not allowed to be in the house. He said, "You didn't tell me you're going to leave the house. I would have come back right away. I would have not gone." He said, "I didn't want to tell you." You also have a life. You also deserve to have a little vacation. You're also allowed to do something tonight. I didn't want to tell you. I wanted you to go. I didn't want you should feel imprisoned. But I couldn't stay in the house. So when you left, I also left and I've been waiting here. It's fine. I'll be fine. The boy felt so bad, he felt so guilty. An elderly, Yid, a 90-year-old man, it's late at night, it's cold, and he was also a great Jew. So now I tell you the story the way I heard it. He says, Rebbe, do you think Yichud applies to you? and I'll use his words, you'll forgive me. He said, "Is it 90 und is seid at Yeah? Sie ist 75 Jahre alt, a miese Schickse. You're 90, you're righteous, you're holy. She's in a completely different spectrum. Do you really think that Yichud applies to you? You could have stayed home. He looked at his boy and he said, and I'll say it in Yiddish, Bacher, Bacher, ich mit mein Yetzahara in 5 Minuten werd ich jung und sie schön with my sahara in 5 minutes I become young and she becomes gorgeous. This is how an erlichid speaks. This is how an erlichid thinks. This is a real person. This is a person who understands the weakness of people. His or her own weakness. Not because this person doesn't have elements that are glorious and heavenly, because that's the uniqueness of a person. Sulamutzav artsav magia shamayma. You're a ladder etched on the ground, but your head, your top reaches heaven. The human being is the interlacing link between heaven and earth and therefore heaven lives in us, but earth lives in us. Paradise lives in us and purgatory also lives in us. It's conscientiousness, it's awareness, it's Yerushalayim, most importantly inner work of introspection and honesty that allows a person not only not to fall prey but to become giants of what it means to be a truthful person. So the Balatanya tells us you see in one place tremendous quest for authenticity and precisely because of that suddenly it emerges as he puts it somebody is caught it's very very intense words yilkite somebody is, is caught in in in misdeeds in inappropriate behavior that is is shocking and unfathomable in its magnitude in its brilliance and in how many lives it shattered and he completes and he says vizel habirur b'chol this is a process that happens in every era relative to that era but this is not bad news it's good news because honesty sets us free it's what clears up our systems, our brains, our collective and individual identity from lies, from falsehood. The ultimate truth of Hashem cannot dwell in a place of lies. It can't. And as long as we tolerate those lies, even though it's nice because nobody knows them, ultimately we're betraying everything we're betraying reality we're betraying our children we're especially betraying the victims who lived with the secret of the Nile but couldn't talk about it because such a popular rabbi so imagine that pain so for a society to flourish, for a society to be real, we don't have to be afraid of exposing infections. It's like somebody telling the doctor, "Don't do the surgery. Don't get rid of the infection. I don't like to see blood." Well, you know what? In 6 months you're going to die. Chas v'shalom. We have to expose it. If we don't expose it, what happens? Then innocent people suffer. Children suffer, women suffer, married people, single people, and nobody says a word. And nobody is even allowed to believe them. So not only are they murdered once, they're murdered twice when they come back and nobody believes them. Can't be. You're exaggerating. Real Jews have compassion for everybody. Even a perpetrator. Nobody understands the deep demons. But when I see that there's more compassion to a perpetrator than a victim, <laughs> that drives me mad. The perpetrator has good PR. The victim never had PR for a day of their life. That's why they were victims. Where's the compassion to every victim that was emotionally murdered by a perpetrator? So when a society cannot talk about this in respectful but real terms, what does it mean? It means that we're destined to fall prey to this type of immorality again and again and again. So the Balatanya says in every era there is this process of cleansing, of eliminating, of allowing the wine to shine, the silver to shine. The Jewish people are wine. The Jewish people are a good old aging wine that becomes better and better as it ages. What do they say with wine? Zikne Talmidei Chachamim, right? What do you say? Calls man shemaskinim daitim b'sashavas alein, like good old wine. We're not afraid of becoming old. We're not an old people, we're a young people. And the Jewish people are silver, refined as silver. And the Navi says, an unbelievable pasuk that Hashem tells the Jewish people, I'm going to refine you as silver. What's pshat? So somebody once asked a silversmith, what does it mean like silver? And he said something, you have to be a silversmith for this. I didn't know this. He said, how do we know that the silver is really refined? How do we know? How do we know the dross is gone? And the answer is you lift up the silver and you see your reflection. So Hashem says, when I'm going to lift up the silver and I'll see my reflection in you. That's refinement. When the human being becomes an embodiment of divinity, of godliness in this world, that's refinement. But for that refinement, I have to be honest with myself and not get ticked off and traumatized from the fact that my trauma is rising to the surface, but rather realize that it's an opportunity for healing. And I'm not just talking about one individual. I'm talking about everyone in my every person in their life, me in my life. You'll see the greater you become, other things are going <laughs> to come out. And you want to run away. You want to run away to Alaska or to the Philippines, wherever you like to run to emotionally I'm talking about. Physically is also a good idea maybe. You want to run away? What happened? The answer is nothing happened. It's good things. God is giving you an opportunity to eliminate this dross and he says vaharishayim the pasuk says in yeshaya vaharishayim kayam nigrish refesh Varishayim kayam nigrish vayigarshu meim of refesh v'tit pirush yipardu Atzma beribu the Navi says this is Yeshaya nun zayin Isaiah 57 that the wicked are like the troubled sea it can't rest and the waters toss up mire and mud so this is what the Balatanya says, this is the process. The water tosses up, the water spits out so to speak. The mire, the mud, the dross, the sediments. Why? in order to make sure that there's purity and authenticity. harabi achas. Now just like in the wine when all the sediment gathers together, you don't have to go and find it in different places. It's all together. Now you can just get rid of it. He says that's Mashiach. It's not going to be it doesn't have to be a long process. How do we extract all the negativity from everywhere in the world? Before Mashiach there's a process where it all comes together. Suddenly it's accentuated. Suddenly it's highlighted and it's scary. It's like OMG, what's going on? He said, that's just all the ability to be able to expel it at once. In other words, when the real light emerges, it's very clear. This just doesn't belong here and it's all gone. That's what he says. Kedugamas in And that's what happened during the days of darkness. It was 3 days and 3 days, just a few days. And in one shot in that darkness, what was darkness in one place was light in another place. And this explains the process of Choshech. We say, L'chol b'nei Yisrael haya orbim ha The Jews had light, the Egyptians had darkness. times said it's not two opposite things, it's the same thing. Because there is so much light, <laughs> there's also so much darkness. To be able to extricate the darkness from the light and it allows the birur to happen the separation to happen all in one shot and he finishes with daila maven this shall be enough for the person who understands I guess for the person who doesn't understand, even more may not be enough. But Vidaila Maven, for the person who understands, as the wonderful people sitting in this room, this will be enough. I wish you all a wonderful and bright week. His suicide note said, "I'll meet you at the base dinner." up above." It. Listen, yeah. when he's innocent. He was. He said he was innocent. Listen. No, no, no, we're not We're not judging, no, but there's trauma not. now for their family. Of Even course listen, there is. The very but, real for their family. The rabbi of Sfas heard 22, 22 testimonies on this tape. Exactly. So what? Exactly. I mean, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. It, it's, it's it's inappropriate it's to say that exactly. because yeah. there's there's, there's women exactly. who were murdered. Exactly. So we have to be sensitive to them exactly. first. Exactly. Number one. Exactly. Exactly. Really but then there's the real yeah. 22 people. You think 22. everybody invented a story? That's only what came That's forth to one rabbi. We don't, we don't even know what else Another 50 right. people. But then 22 wow. should never feel like they... There's those, people, people are doubting them. We don't know. We they don't, didn't kill him. They, they killed him Exactly. No, but then there's the trauma also of his family, his children, his wife. It's, no, his wife, no, that's True. It's true. And also Never. Israel, for someone to take their life. One person, is, he has no support system. I never heard anybody taking his side. Like, nothing. If he was innocent, like you may think, he should have had backing. He has zero backing. What do you think? Nothing. There's That's what they, there's, record, there's recordings. We don't want to. I have you. I know, but what? he told a woman. Don't ask for any spots. No what, what, spots. Forget you, you think a Jewish woman made up a recording with his voice telling her right. oh, okay. that if anybody finds out, right. I'm no. going to commit suicide. Saying, when people say maybe it's a lie or maybe really? someone had so a vendetta. So, so if you have, if you have one woman, you you could say that. I I told them, when you have, When you have dozens. One second, there's a young girl who really came out and told over the story. I, I, I didn't know about what's, this. every person deserves a trial. Every person deserves a trial. But when there's victims, when there's victims who are now being harassed, that they are the ones who killed them, right. that's a heinous crime. Not just were they murdered once. Now they're, be, they're being accused of murdering when they were murdered. Welcome. Dale, that's what I'm saying. We missed you. Just realize that your absence is noted. <laughs> and your return and your return is noted. Her return, her healthy return, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem labor. We go through these pains. We can't breathe. We can't breathe. And the Navi Yecheskel compares Yitzias Mitzrayim to birth and the period before that to labor. And the biggest thing, and, not the biggest, one of the big things in labor and, and delivery is breathing, right? I don't have to... Uh, right. My husband's a, a, a delivery person for... Delivery person? Delivery No, he's an obstetrician. Yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah calls himself a delivery Wait, boy. He calls himself, calls himself a delivery boy. so now Harvard I do. I like that delivery boy and a delivery girl. Sometimes Harvard, Harvard, Harvard graduate, but he's a delivery boy. That's good. We like yes. that. We like that. We like humble doctors who are just delivery boys. So when Moshe tells Hashem the Jews couldn't listen to me because of short breath, right? It's basically saying the labor won't be able to happen to happen and morph into birth. There won't be that transition position because you have to be able to breathe because breathing is what allows the expansiveness and the space for delivery. yes, like, yes. Final and and, and, and Paroi tells the midwives that when the woman is sitting al havnayim the mashber which is the birthing yeah. stool right. to kill kill the male's child anyway. mashber means breakdown and mashber means birthing stool right because on one level it can be a breakdown right and another level you learn to breathe through it <laughs> in the proper way, it can be birth to a new reality. And also one more I didn't want to let that birth. <laughs> right. wanted death to happen before birth. Yeah. One more thing, I'm just adding my own sort of like piecing the pieces together. Yeah. When we are in crisis and we can't breathe and we can't, like yes. we said in the very yes. beginning, you can't even think. Yes. So how do you find Hashem in that moment where you can not It's very hard. So so at that moment you can't force yourself to be in a place that you're not but you could breathe through that i can breathe through the fact that i have to accept that certain things are really really hurtful now and painful now and i can't really deal with it at the moment that itself could become a source of awareness so not a trap and a prison but a catalyst for growth right the hallway yeah, so Moshe says they couldn't listen mikoitze ruach. Rashi says it's like short breath or um, ma'avoid kasha. Right, a panic attack. Huh? Ah. No, but I see a beautiful connection which the rabbi just mentioned. You know, yes, yes. Yitzias Mitzrayim is the birth. But still, when you're in it and you can't breathe and you're in it, you have it's so hard to survival. It's so hard. You have to respect that also. Because you are not lying, But you are a doula. You got to breathe. She's a doula. She she teaches yoga. She's a delivery girl. He's a delivery boy and you're a delivery girl and a yoga instructor. But I still try to teach Tara to my yoga students. I'm trying to find that piece where the labor, the breath, grabbing your amuna when it's so hard. Yeah. Like so I'm trying to find that piece. Yeah, so um, that's what um, amuna is the idea that I I can't wrap my brain around it. Right. I can't just come to terms with it easily. Right. I have to I have to be okay with the fact that I'm not okay right. That's hard. Yeah. And we don't like that. And to remember that the <laughs> breath, to remember that that breath is uh, I'm sorry if it was Rabbi Jacobson who said this because I'm always quoting him. Ach tov chesed is ach is 21. You have to remind me. 21. It's 21 and what's in in oxygen that Hashem pursues us with oxygen. This class is brought to you by the yeshiva.net. Please help us continue the classes. Make even a small contribution at www.theyeshiva.net slash donate. Jetzt lege ich auf eine kurze Drusche von Reb Shimon Rossel. Nicht Rottel. Rottel, das geht mir nicht mehr an. Leg Bäumer. Reb Shimon Rossel. Er ist ein Therapist, ein Psychologist. Er ist so klar, aber tun ich halt kein Walders Swurem in Stieb. Mit einem watschenden Kinder soll nicht verhaben werden drin. Reb we can only warn you. You want to listen, it's good for you. And if not, it's your problem. He chose the wrong, he, he, he let us down. Uh, you know, he made an excuse that he couldn't deal with the pressure. Okay, that's not for me to judge. The fact is, he let us down because he either should have taken it to a place where he was vindicated or taken it to a place where he apologized. And we know we have clarity. Now we never know. So Chaim Walner's name is forever connected to sexual abuse. Forever. They'll never change. Ever. Because he, he decided to take his life. And as such, in my opinion, we have a Chayv Kaddish that every single chayim Walder book gets thrown away. They disappear from the face of the earth. Wow. Because it is simply unfair to have them in a house where an adult survivor or a child survivor of sexual abuse has to walk in and see that book is a chashva book on your shelf from this sexual abuser. freilichen Shabbos, si viele oid.